prvej línii. Prvej línii. Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní línii. A na úvod tej dnešnej, ešte skôr ako sa vám predstavím, a dovolte zo pár faktov. Tak, na úvod, jeden z faktov je ten, že na svete je nový operačný systém od spoločnosti Microsoft, ktorý sa volá že Windows 10. Ďalším faktom je to, že už od 29. júla si e, môžete Windows 10 bezplatne stiahovať. Konkrétne tí z vás, ktorí máte Windows 7 alebo Windows 8.1. A to je vlastne absolútne dalo by sa povedať takým bezprecedentným e, krokom zo strany spoločnosti Microsoft, že vlastne poprvýkrát e, ponúkla svoj produkt vo forme teda operačného systému bezplatne. To je veľká novinka. Eh, no a eh, ďalším faktom je to, že spoločnosť, spomínaná spoločnosť Windows eh, teda ponúkla zároveň spolu s týmto operačným systémom a veľké množstvo informácií, ktoré by mali tento prechod uľahčiť a umožniť aktualizovať na Windows 10 čo najjednoduchším spôsobom. Aj z tohto dôvodu iste viacerí aktuálni užívateľia už podľa môjho skromného názoru zaregistrovali e, ponuku na svojich vlastných počítačoch. Ona vám tam niekde dole zo spodnej lišty bežne vyskakuje a núka vám teda e, nainštalovanie spomínaného operačného programu. No, ono to vlastne, keď to takto teraz poviem, tak to znie na prvé počutie celkom zaujímavo a až tak lákavo že, a dobre, že fíha, že spoločnosť Microsoft nám dala nový produkt, Windows 10 bezplatne nám ho dáva a je to super, že výborne, že sa k niečomu takému to odhodlala. Ono by to samozrejme znelo výborne, keby nebolo keby. A síce, Eh, keby sa okolo celej tejto záležitosti s Windowsom 10 nestrhla veľmi veľká polemika. A totižto, celý Windows 10 nesie na svojich pleciach veľmi, jedno veľmi ťažké obvinenie, a síce, že keď to teraz tak zhrniem, tak celý ten program je vlastne nič iné, len jeden špionážny nástroj, ktorý má za úlohu všetko sledovať, čo robíte a všetko vás zisťovať. Ja si myslím, že okolo žiadneho operačného systému nebolo doteraz toľko kontroverzií ako okolo spomínaného Windowsu 10. A ani toľko polarizácie spoločnosti, ktorá vlastne tak akože rozdelila, až do, dokonca rozčesla tú spoločnosť na dva zásadné tábory, keď jeden tábor hovorí o tom, že že pozor na Windows 10, je to veľmi nebezpečný nástroj, ktorý proste tu vytvorili, ja neviem, pomaly tajné služby na vaše sledovanie, takže mimoriadne opatrne s jeho inštaláciou. No a potom je tu na druhej strane tá druhá skupina, ktorá zase tvrdí, že ide o absolútne zbytočný poplach, pretože ako táto skupina ľudí dodáva, tak pri tej súčasnej úrovni sledovania je v podstate aj tak úplne fuk, že či o vás bude nejaký Windows 10 nejaké údaje zhromažďovať alebo nie, pretože v konečnom dôsledku tie údaje sa už tak či onak zhromažďujú. Ešte mám jednu takú vec, ktorá sa vlastne tvrdí na istom webe, E, že na to, že nás operačné systémy našich telefónov a počítačov do isté miery špehujú, sme si už zvykli. Zvykli sme si aj na to, že prehliadače monitorujú náš pohyb na internete, aby nás mohli potešiť cielenou reklamou. To, čo však robí najnovšia verzia Windowsu, nemá obdoby. Úplne s prehľadom totiž v špionáži predbehla Google, Facebook a teda iOS a Android dohromady. Toto je ten názor, ktorý teda tvrdí, že je to nebezpečné. A teraz mňa dnes v tejto relácii, ktorá sa práve začala, teda v relácii prvej línii, bude zaujímať, ako to teda naozaj je. My sa v tejto relácii snažíme dopátrať k nejakej pravde, a to znamená, že e, v takom momente je najlepšie, keď teda naozaj vám ide o nejaké zisťovanie pravdy, vypočuť aj tie názory pre aj proti. A teda budem sa pýtať môjho dnešného hostia na to, že do akej miery je teda tento nový nástroj, tento operačný systém naozaj do akej miery je nebezpečný a do akej miery ide len o planý poplach. Nebudem tu mať len jediného hostia, budú dvaja, ale začnem túto reláciu s jedným, ktorý tu už so mnou sedí v štúdiu a ktorého mnohí naši poslucháči veľmi dobre poznáte, pretože u nás mával a verím, že aj v dohľadnej dobe opäť bude mať eh, reláciu, ktorá sa práve točí okolo počítačov. Relácia bola predtým čudo, aká bude to ešte neviem, ale v každom prípade sedí tu Janči Bugel, ahoj. Mm, dobrý večer. No, Jano je odborník na počítače, dalo by sa dalo povedať a keď sme sa bavili o Windows 10 ešte, ešte nedávno, tak proste spustil na mňa kopec informácie. Vrajím si, že to by bola chyba proste túto vec nejako s ním nerozriešiť podrobnejšie, aj keď treba povedať, že vy ste vlastne v spomínanej relácii Čudo už Windows 10 riešili a predpokladám dosť podrobne, asi podrobnejšie ako to dnes stihneme v tejto relácii. Asi áno. No, takže keď bude chcieť ešte niekto niekto nejaké ďalšie doplňujúce informácie k tomu, čo sa tu dnes povie, tak ideálne bude, keď zaloví v archíve relácie Čudo a, a posledné dve relácie ste tomu asi Myslím, venovali. že posledné dve relácie sme na to celkom pľuli. No, dobre, takže vlastne tam si nájdete zvyšné doplňujúce informácie. Ja už v tomto úvode len dodám, že moje meno je teda Boris Koroni, začína sa relácia v prvej línii a že budeme veľmi radi aj ja aj e, túto môj dnešný host ak nám teda budete píša, písať vaše otázky, či už mailovo na adrese studiozavinačslobodnyvysielac.sk, my sme tu mali do obeda nejaké problémy s mailami, ale vyzerá to, že sa to už Maťovi eh, podarilo odstrániť, alebo teda tomu, kto to odstraňoval, veľmi pekne ďakujeme, lebo už to vyzerá tak, že tie maily prechádzajú, takže studiozavinačslobodnyvysielac.sk ale ešte lepšie, keď nám priamo zatelefonujete na číslo 048 381 0101. Všimol som si, že na Facebooku už veľká diskusia okolo Windowsu sa strhla. A samozrejme také, vieš, že dva názory, dve skupiny ľudí. No, to si idem nakliknúť rovno. Pozri, to som pozri si, zvedavý. niečo sa tam samozrejme objavilo. Uh, tak poďme hneď na to, nech nestrácame zbytočne čas. Tým, že si tu a tým, že vlastne ty sám si vo tvojej relácii tejto téme venoval dokonca dve časti relácie, mm-hmm. to znamená, že si ten humbug zaregistroval, ktorý sa stal samozrejme. Windowsu 10. Uh, takto na úvod, že ty Windows 10 používaš? Áno, na všetkých počítačoch, ktoré mám. Úplne na všetkých? Úplne na všetkých. A, teda dva. <laughs> na, na <laughs> a nebojíš sa? A, nie. Prečo? Vieš, ja som všetky tie funkcie povypínal. A momentálne si myslím, že niektoré informácie nie sú až tak vážne, ako to predpokladá, alebo ako to predkladajú niektoré internetové médiá. Samozrejme, je to aj problém v tom, že alebo je tam problém v tom, že si ten človek na začiatku tej inštalácie nemôže vybrať tieto veci, alebo respektíve zapnú sa samé hneď potom zalogovaní prvom a tak ďalej a tak ďalej. Mm. Čiže niektoré veci sú tam skryté, napríklad to, že nemusí si zakladať uh, <clears throat> ten e-mailový účet, ale že môžeš ísť s lokálnym účtom. Hej, to tí ľudia nevedia, veľa, veľa ľudí jednoducho preskočí tento krok a potom sú už tej spleti tých všetkých uploadov a downloadov a neviem čo všetkého a odosielajú data, príjmajú dáta a nevedia prečo. Mm-hmm. Dobre, ale k týmto veciam jednotlivým sa dostaneme napríklad aj k tomu, čo hovoríš, že isté veci sú tam prednastavené. Mm-hmm. To ma aj už bude zaujímať, že prečo sa isté veci prednastavujú dopredu, ako keby som s tým súhlasil, že či by nebolo lepšie to prednastaviť, že prioritne nesúhlasím a potom ja sám si to zmením na súhlasím, ale k tomu sa ešte dostaneme. Na úvod teda z toho mála, čo si mi doteraz povedal, mi to vychádza tak, že ty nezdieľaš ten názor, že teda Windows 10 je stelesnené zlo tak ja, sa, ja som taký v strede niekde. Ja tam vidím aj to zlo a vidím tam aj to dobro. Dobre, toto je dobrá poloha, táto sa mi páči pre dnešný <laughs> večer. v každom prípade ja som ti zachytil teraz takú jednu správu, to nie je nič nové, ale istý ruský poslanec sa volá tak, že Vadim Soloviov, asi si o ňom ešte nepočul. Nikdy. On je tam nejaký ruský poslanec v ich dume a on tvrdí, že tento operačný systém zhromažďuje osobné dáta, v jeho prípade teda zaujíma hlavne, hlavne ho zaujímajú ruskí užívateľia mimo štátu, čo je v rozpore so zákonom. A na jeho základe vlastne on ti podal nejaký podnet na prokuratúru a tá teraz má na jeho žiadosť sa zaoberať podozrením, že nový operačný systém Windows 10 e, odporuje ruským zákonom a je kanálom na únik tajných informácií západných smerom k západným špionážnym službám. Čiže v Rúsku to vyzerá tak, že minimálne teda tento jeden poslanec, ale už som tam našiel aj viacero článkov, ktoré tvrdia, že toto je veľmi nebezpečné a že je to nástroj špionážnych služieb na to, ako kontrolovať občanov jednotlivých krajín a zisťovať o nich čo najväčšie informácie. S týmto sa ty jednoznačne nestotožňuješ, Nie. alebo je tam také, že nie, ale je tam niečo ešte za tým ďalej. No pozri, ono je to, tak ako si to prezentoval ty, alebo ten ruský poslanec, teraz jeho slovami, tak e, to znamená, že oni vlastne spravili ten terminál, ktorý už bol niekoľkokrát premieraný na internete, a všetky tie informácie idú z, vlastne z jedného webu, z jedného <laughs> zdroja ehm, toho aeronet, bodka neviem, CZ alebo SK, mm. teraz neviem. Aeronet, a, ten mám aj ja tu to, vyťahnutý. To je, tá, to, je tá, to je tá inkriminovaná stránka, ktorá akože, alebo ten človek, ktorý na tom aeronete robil, tak ehm, zisťoval, kam odosiela tie dáta a tak ďalej, tak ďalej. Ja On som... robil takú serióznu analýzu podľa mňa toho, alebo čo, čo ten Ironman ja, sa ti nezdá? Ne? Ja som spravil to isté, tú istú analýzu s čistým systémom, nainšta- aj som to celé nainštaloval, pozoroval som, ako sa mi správa router, e, jedno z druhým, mal som, mám tam firewally pozapínané, mám otvorené porty, aj zatvorené, forwardované a tak ďalej, tak ďalej. Ja som sa s tým tiež hral a nedosiahol som také výsledky, také negatívne výsledky ako on. Čiže ty sa... si podrobil Windows 10 rovnakému testovaniu ako ten dotyčný človek zo spomínaného portálu Aeronet? Tak. A som použil presne tie isté programy, ktoré tam vypísal. A jemu vyšli horšie výsledky, ako vyšli tebe? Úplne iné výsledky. A nemôže povedal. to byť tým, že povedzme on e, testoval nejaký iný systém Windows 10, povedzme ešte beta verziu alebo niečo podobné? No počkaj, ak by, ak by testoval beta verziu, tak áno. Tak je to obrovský problém, pretože ja keď som testoval beta verziu, tak som bol upozornený priamo Microsoft tom, že áno, zbierame všetky vaše dáta, ktoré píšete aj do klávesnice. Uh-huh. A tam ja som povedal v poriadku, ja si chcem ten Windows pozrieť. No a za každým tam vyskakovalo aj také okno, že čo si o tom myslíš, čo si myslíš o tejto funkcii a tak ďalej. E, ale do tejto novej verzie sa to nedostalo akože do posledného buildu, alebo mm-hmm. do RTM-ku, takže to musíme zistiť, to by nám mohol nejaký posluchač povedať, ak to vie lepšie o tom okolo toho Aeronetu, či chlapík sledoval, alebo teda testoval beta verziu Windowsu 10, lebo ty si testoval teda aj beta verziu ja a potom rok, neskôr. Ja už asi rok sa hrám s tou Windows 10, ako bola prvý vlastne ohlásená tá verejná, to technické preview, alebo ako by som to nazval, Uh, ešte, ešte ani tam nebol tento štart plánovaný, ktorý je teraz, tak uh, už odtedy som ho vlastne mal nainštalovaný. Uh-huh. Takže dá sa povedať, že doteraz si ho podrobil serióznej analýze. Povedzme, že áno. A z toho ti vyšli aj isté pre, aj proti. No, určite. celého tohto systému. Určite, Budeme sa teda o tom baviť, o tých pre a aj samozrejme proti a bude veľmi dobré, ak sa do tejto našej diskusie naozaj zapojíte aj vy. Aj keď teda už, ako som slúbil, ešte tu bude jeden host. To nebude odborník na túto tému, skôr ako sa aj on bude sám prezentovať, on je taký, e, že, že kloveš do, do tej klávesnice, taký ďateľ ďobe, tak on je taký ďobač do klávesnice a to som, som aj ja. Ale on sa samozrejme bude mať zrejme aj iné otázky, ale toho si predstavíme až po pesničke, samozrejme, ako som to už aj naznačil. No, ale v každom každom prípade, uh, treba povedať na úvod, že, že ono tie aktivity na internete v podstate tak či onak sledované sú. Ja som, vieš, to všimneš na takej veci, že napríklad otvorím si YouTube, uh, niečo si tam pustím, buď nejaký film, alebo nejakú pesničku, alebo niečo. A teraz, že zvláštne, som tomu nerozumel, že zvláštne, že zrazu mi začne sáčkovať YouTube na druhý deň alebo na tretí také veci, čo súvisia s tou predošlou vecou, ktorú Áno, som si pozeral. Ale to v poriadku, nie? To, to chcem povedať, že čiže e, Čiže na úvod musíme povedať, že to, tam je, v tom, v tom internete alebo v tých systémoch sú proste nejaké veci, ktoré sledujú to, čo ja tam na tom internete robím. Hej, že to je normálne. To samozrejme, lebo ty prídeš, vieš, predstav si, ja som rozmýšľal, aké príklady by som uviedol, aby, aby to pochopili aj tí menej zdatní. A ja som si to toto bude veľmi nadnesené, ale ty prídeš ne, na niekoho internetovú stránku, keby si niekomu prišiel do bytu. No. A tiež sa pozeráš, že ten človek chodí napríklad, a, a, aby si mu dal napríklad tie arašidy, alebo čo by chcel vodu, ak je smedný a tak ďalej. No a to isté robí napríklad ten YouTube, alebo hociaká internetová stránka, ktorá tam príde. Ja sám mám internetové stránky a sledujem tých ľudí, ktorí tam prídu. Nesledujem konkrétnych ľudí, sledujem normálne celú tú návštevnosť a kde najviac klikajú. Mm-hmm. Na ktoré stránky, ktoré ich zaujímajú a ja podľa tých stránok upravujem môj obsah stránky na to, aby som prilákal ešte viacej ľudí, alebo aby ten človek, ktorý tam bol predtým, komfortnejšie našiel uh, tú danú informáciu. A toto isté robia YouTube a tak ďalej, Google, neviem čo všetko, Apple, a teraz to robia aj Microsoft. No tam je navyše, treba povedať, tam je asi ten rozdiel medzi tebou a tými spoločnosťami, že oni to sledovanie robia aj za účelom a potom efektívnejšieho predávania reklamy. Presne tak. Hej, že oni tým, že si presne zistia údaj o tom, kde im kto čo kliká aké má záujmy, čo teda sleduje, tak potom vedia cieľene mu sáčkovať reklamu v tomto duchu, že sa mu proste vyskakujú mu také proste produkty, ktoré práve sledujú, že, že on pozerá, že ho, že ho to zaujíma. Áno, hej? presne tak. No a teraz akože, ja to teraz neobhajujem, lebo ja som veľký odporca reklamy no. a hedonizmu a toho všetkého, tak môžeš zablokovať samozrejme tú reklamu. Hej? A sú na to také nástroje, že môžem No to... dobrou sa asi našla aj Ghostery alebo Adblock, to všetci poznajú, takže... Hej. No ja som len chcel povedať, že ja to teda, mne sa to ako nepozdáva, vieš, že niekto sleduje ti a potom ti cieľene sáčkuje mhm. reklamu, hm. len som chcel povedať, že toto sa proste prioritne bežne robí, že to nie je nič nové, že toto jednoducho už dlhodobo je, ale... A pri tomto Windows 10 mám taký pocit, že tam sa objavilo niečo navyše tohto celého, že je tam akoby toho viacej, že niečo, niečo tam musí byť také evidentne, čo tých ľudí rozrušilo čo ich akoby postavilo do pozoru a vraje, že a toto je už veľa. Ja som tu čítal, počuj, ešte ti teraz prečítam, že Zvykli sme si na to, že prehliadače monitorujú náš pohyb na internete, aby nás mohli potešiť cielenou reklamou, píše istý písateľ. To, čo však robí najnovšia verzia Windowsu, nemá obdoby. A doplňa, že s prehľadom v špionáži predbehla Google, Facebook, iOS, Android dohromady. Čiže ja teraz netvrdím, že to tak je, ako to píše no, ale on, to ale, že, ale, že, ale nie je tam niečo také, že naozaj na nejakom reálnom základe sa toto tvrdenie uh, zakladá? Áno, je. Uh, ty tam máš na začiatku hneď v tom súkromí, v nastavení súkromia, alebo keď inštaluješ ten operačný systém, tak tam je, že, uh, neviem, ako to povedať po slovensky, zdieľať uh, tvoje reklamné, ide, tvoj reklamný identifikátor so službou Microsoftu. A ty, ty za každým, keď nainštaluješ operačný systém, dostaneš nejaký unikátny identifikátor, ktorý ťa bude identifikovať, kade budeš chodiť na internete. Čiže ja by som mm. mal napríklad 001. Hej. To je niečo ako moja IP adresa? Uh, Vlastná? Niečo, áno, toto, toto je taký... sofistikovanejšie trošku. Mm-hmm. Toto máš, IP adresa sa ti môže zmeniť, dynamická, statická a tak ďalej. Podľa toho by som sa, na jednej IP adrese môže byť 5 používateľov, to je úplne, úplne jedno. Toto má proste, každý systém má svoj unikátny otlačok, tak toto mm-hmm. nazvime. Áno, no a ty rozumiem. ako beháš po tom internete a beháš po tých eh, rôznych stránkach, tak ten uh, Bing alebo, alebo ten operačný systém, lebo vyhľadávač Bing ti dáva tie, tie reklamy, uh, to je zase tá funkcia uh, Windows, 10, 10 no. alebo aj 8 a 8 jednotky, uh, tak na základe tohto uh, unikátneho otlačku ti bude servírovať reklamu, na ktorú chodíš. Čiže ty, ak budeš pozerať uh, celý deň bicykle, No tak ti proste naservíruje reklamu na, na bicykle. A to robí ten Bing? Áno, a to robí aj Google, to robí ktokoľvek. No to robí aj YouTube, čo som spomínal. To robí aj YouTube. Čiže ono to není až taká úplná novinka. No. Uh, pekné je, že sa dá vypnúť veľmi rýchlo takže, a veľmi jednoducho, takže ja nevidím tam nejaký extrémny problém. No a to, čo hovoríš s tým otlačkom prsta takzvaným, že mm-hmm. ja mhm. dostanem akoby otlačok, to robí Windows 10? Áno, otlačok? samozrejme. To on mi prideli, že nejak ja, ja si ho nainštalujem, tak dostanem otlačok prsta. Áno. A toho mu sa nemôžem nejak vyhnúť? A nie. A to je prúser. Mm, aj je, aj nie je. No v čom je? V čom je? No mm-hmm. vedia ťa identifikovať veľmi rýchlo, kde sa pohybeš, na akých stránkach a tak ďalej. A neviem to nejako zrušiť? Uh, nie. A v čom to nie je prúser? No, že potom, keď synchronizuje všetky tie svoje údaje, ak, ak si taký cloudista, tak by som to nazval, to je človek, ktorý uh, si všetko uh, nahráva do toho cloudu, do toho internetu, na tie servery a ja neviem čo všetko, že si kalendár synchronizuje, fotky si synchronizuje, no tak veľmi <clears throat> rýchlo ťa vedia rozpoznať aj bez nejakých prihlasovacích údajov. Aha, čiže to chápem takto, že Nebezpečné je to v tom, že všetko o mne vedia, kde sa pohybujem, čo robím a tak ďalej. Na druhej strane mi to ale značne uľahčuje prácu tým, že jednoducho ano. mám neotlačok prsta a tým pádom mám akoby všetky dvere otvorené, ale je to, to jednoduchšie. Toto hej? je prakticky na všetkých operačných systémoch. Ako môžeme toto sa nie zúkať, je novinka. Nie, nie, nie, to sú Linuxy, Androidy, Apple, uh, Windows 8, Windows 7, Windows Vista. Toto idečko máte všade, len teraz sa používa trošičku viac alebo respektíve niekto si prečítal v tých podmienkach, že to ID sa nejakým spôsobom teraz používa, dovtedy e, spôsobom nevydaným, no a jednoducho už do toho nejakým spôsobom zakopol. A počkaj, to ma zaujíma, že jakže viac používa? Ako sa, sa to používalo doteraz a ako sa to používa pri Windows 10? No teraz, teraz máš nejaký rok 2015, no a v roku 2002 napríklad neboli také možnosti internetové, ako sú dneska. Nemal sa také pokrytie, nemal sa také rýchlosti a tak ďalej, mm-hmm. tak ďalej. No, no a teraz jednoducho máme možnosť mať tie, volá sa to, že eh, internet vecí. No. To znamená, že každá tvoja nejaká, nejaký mobil, nejaký e, notebook, čokoľvek môže byť pripojený na internet. No, chladničky budú oni no, na internet, všetko bude na internet. No a? no a toto sú, a teraz sa to idečko používa aj na nejakú uh, identifikáciu na tom internete. Predtým si to napríklad identifikoval iba na sieti, alebo si to vôbec ani nepoužíval, ani si nevedel o tom. To bol nejaký interný Uh, ako som to povedal, kód Microsoftu na to, aby vedel odlišiť nejaké distribúcie. Keď si mal napríklad 50 počítačov v jednej miestnosti, aby si neinštaloval jeden Windows na všetky napríklad. Mm-hmm. Hej, čiže toto je, neviem to úplne presne teraz vysvetliť, že na čo všetko sa to idečko používa, lebo je toho veľa a druhá vec je, že momentálne, ak niečo odosiela Windows 10 niekam do Microsoftu, tak je to všetko kryptované. Čiže ja k tomu nemám prístup, <laughs> neviem, neviem čo presne odosiela. Nehovorím, že no, skrypt... není to zneužiteľné. No, no. Hej, hovorím, ja som stále z tej strednej, strednej pozície, že áno, uh, uľahčí mi to kopu veci, ale na druhej strane áno, môžu ma sledovať, kde chcú. Dobre, čiže, čiže zase, že, že otlač... E, Windows 10 mi jedna z prvých vecí, čo si povedal, že je taká trošku, že škrípe, že to, že mi Windows 10 dá otlačok prsta. Môj, ako keby doslova. No že, to sme hej, sa bavili o tých reklamách. Ale, ale hovoríš, že no ale toto není celkom novinka, lebo to už sa robilo dávno predtým, ano. ale pozor, že pri Windows 10 je tá akoby nová vec, čo nebola pri tých ostatných, že dnes s tým otlačkom prsta, to hovoríme tak obrazne, ano. sa dá otvoriť viacero dverí Napríklad. a toto je problém. Hej? Že, že toho sa ľudia akoby zlákli, že Ježiš Mária, že čo všetko pre Boha, že až toto sa dá a, z, a z, preto sa zlákli. Hej? Ano, Áno, že, tak. Že ten otlačok prsta, ktorý teraz tak obrazne hovoríme, nie je problém sám o sebe, ale problém je pre ľudí to, čo všetko sa dneska dá cez neho robiť. Presne tak. Tým sa vylákali. Presne tak. A, dobre. ty si spomínal tú... Uh, tú analýzu, ktorá vyšla na portáli Aeronet. Ano. <laughs> Ja som si, ja som si uh, aj dnes práve pripravil veci, ktoré sú tam uvedené, lebo by som chcel ísť tak bod po vode, aby si mi to povysvetľovala teda aj poslucháčom. Na úvod mi, na úvod mi povedz takto, lebo aj na, aj na našej stránke som si to všimol, ale aj na stránke človeka, ktorý vystúpi v dnešnej relácii, som si všimol v diskusii, že <clears throat> strhla sa taká debata medzi, medzi ľuďmi, ktorí sa vyjadrovali k Windowsu 10, že či je E, portál Aeronet dôveryhodný zdroj, alebo nie je. A teraz ja netvrdím, že ty si odborník na dôveryhodnosť jednotlivých portálov, ale máš, predom, predpokladám, osobný názor. Čo si myslíš ty o portáli Aeronet? Je to dôveryhodný zdroj Víš informácií, čo? alebo ani veľmi nie? Tu sa tým moc nemôžem k tomuto vyjadriť, pretože Aeronet som prvýkrát zaregistroval e, vtedy, keď vlastne vypukla táto e, aférka z Windows 10 a všetci zaviešali vlastne toto, čo ten autor toho článku tam zverejnil všetky no. tieto informácie, že to bol prvýkrát a vlastne aj posledný krát, kedy som na tej stránke bol. Dobre, ale prečítal si si, čo tam písalo. Uh, všetko Windowse. veľmi potromne. No a z toho ti vyšlo čo? Že chlap to dobre napísal, trafil to, alebo preháňal a, a je to svojím spôsobom nedôveryhodná vec, ktorú napísal. Je som to v globále zhodnotiť. Mm-hmm. No pozri, uh, ono je to trošičku zložitejšie, pretože Nastavenie toho operačného systému a správanie toho operačného systému sa môže líšiť aj od jeho geolokácie. To znamená, že Slovákovi sa bude inak správať ako Čechovi, Rusovi, Ukrajincovi. Hej, čiže ak on tam mal teda výsledky také, že ak zapol kameru a hneď odosielal 80 mega dát do uh, no, Microsoftu. tam píše, no. Áno. No. no tak to je celkom no, akože problém. Hej, 80 mega je naozaj na dát. Druhá vec, že mne sa toto nestalo. Mm-hmm. Ja, som, ja som zapol kameru, lebo našťastie moju kameru akože default, teda v, v predchodnom nastavení nepozná, ja nejakú čikony tam starú nejakú. A ja musím stiahnuť reálne ručne ovládač. No ja som sledoval, čo ten trafik robí. Ten, ja som tam mal netmonitor, ten jeho PRTG e, network, e, oný, a ešte som tam mal Wireshark zapnutý, e, na routeri mám firewall, proste, ktorý, ktorý mi tam ukazuje, ako tečú dáta a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme, vypol som všetkým wi <laughs> aby nemohli mi tam nič robiť. No a jediné data, odchádzalo tak po 5-10 kB proste za sekundu. Uh-huh. Čo je proste normálne štandardný trafik, ktorý má aj Windows 8 a Windows 8 jednotka. Žiadne nejaké megadata sa tam uh, neprenášali, čiže v tomto uh, je to trošku rozdiel proti jeho výsledkom. Druhá vec, on tam vypísal všetky tie servery, na ktoré to komunikovalo, tie telemetrie a tak no, ďalej. No, no, no, no, no. Tam je zase problém v tom, že telemetriu oni skúmajú hlavne na to, aby ti zjednodušili prístup k tomu počítaču. Čo to je telemetria? Hm, to je, že ako sa správaš, ako píšeš, ako, ako, všetky, ako sa s tým rozprávaš a neviem, podľa toho, že, ktorú presne e, oblasť oni sledujú. Uh-huh. Je to nejaká, nejaké skúšanie na diaľku, alebo ako by som to, aby som to nazval. E, keď tak nejakú presnú, presnú poučku môžem potom povedať, neviem to teraz nejak. No, to mi takto stačí, že čo si mi povedal. No a oni jednoducho, aj majú tú kortánu, ktoré sa, určite, ktoré sa no, určite ešte sa dostaneme, tam ma špeciálne zaujíma táto no, dievčina. No, čiže... je taká dievčina nejaká. Hej, to je z jednej hry, <laughs> z Halo. Áno? Áno, áno, <laughs> takže Kortano, oni to takto spravili. No. Dnes sa človek ani zapletie z Kortanov, ani nevie ako, vieš, ja sa z toho smejem, ja som minulé. Ja vám musím, vážení posluchači, povedať jednu veľkú vec. Uh, ono to podľa mňa je aj zrejme z toho, ako sa s Janom rozprávam, ale ja sa vám musím priznať, že ja som absolútny like do všetkých týchto vecí. A ja minulé som niečo na Google, vieš, som dal do Google nejak vyhľadávať veci a teraz Google mi vyhodil bublinu, že či ja náhodou nie som robot nejaký. Hej, to, to, to <laughs> že nie, jasné. Ja to musím niečo tam. Ja vrem, ja robot. Či... A teraz si len dočerta, však ty si na internete zapletieš sa s robotom ani nevieš ako. To je strašná doba, ešte do toho nejaká kortana. No tak to ma samozrejme bude zaujímať tieto veci. A ešte som chcel jednu vec k tomu otlačku prstov, čo sme hovorili, takzvanému, že v konečnom dôsledku sa ľudia akoby vyplašili z toho, že Ježiš Moria, čo všetko môžu cesto sledovať, len že vieš, jak to je, že že ono sa vždy začína všetko dobre, ako že v dobrom slova zmysle, že my vám vlastne tieto veci robíme preto, lebo vám chceme uľahčiť život. A no, teraz ľudia sa nátknú, vieš, nátknú sa, wow, že to je také krásne, že mám takéto ide, ja prídem domov chladnička mi zahlási, že nemám, tamto mi chýba ešte taká potravina, toto sa ide pokaziť, neviem čo, televízor sa sám zapne. Ano. To. A teraz akože ľudí to poteší, že wow, že to je aké krásne, že všetko sa to robí za mňa Hej, chcem ísť k tomu, k tomu otlačku prstu, akože, že na základe neho toto všetko. Lenže na druhej strane má vždy ten problém, že tak ako ti to môže v dobrom slúžiť, tak sa dá cez to všetko, ešte dokonca aj cez chladničku človek sledovať a ano. odchytávať veci. Čiže to má, čo chcem povedať, aj svoju odvrátenú No je to dvojstečná zbraň vždy. No vidíš. A nie je práve to ten dôvod, prečo sa napríklad dnes kvôli Windowsu 10 strhla taká vlna akoby odporu alebo hnevu, že práve preto, lebo ľudia vnímajú, že sa to dá aj na zlé veci obrátiť, ano, všetko samozrejme. to, čo tam obsahuje. Ale však ja im to nemám za zlé ani nikomu, ja som práve že rád, že je takýto humbug okolo toho a aspoň tí ľudia vidia, že keď sa do toho pustí naozaj masa ľudí, tak reálne sa o tom diskutuje. Reálne Microsoft aj robí nejaké kroky k tomu, aby tým ľuďom vysvetlil tieto funkcie a tak ďalej. Takže Ehm, menia aj dokonca tie podmienky, vidie dokonca aktualizované podmienky tie, čo tam odklikáva, že s nimi súhlasíš, tie licenčné. Takže oni, oni reálne reagujú na mhm. tieto veci. Ďalšie, čo mi príde také dosť divné, ehm, je, že Microsoft sa dosť používa v korporátnych ehm, sférach. To musíš uznať, že každý počítač nejaký tu na, mm-hmm. je Microsoft no, alebo určite, Windows určite, napríklad. Jasné, jasné. Ďaleko tej, viac ako nejaký Linux a niečo Presne, podobné. a tej Windows 10 sa nejakým spôsobom nevyhneš. Či už, áno, Linux je na serveri, ale občas napríklad oni virtualizujú Windows. Hej, na tom Linuxe. Mm-hmm. A mhm. ten Windows je teda hostovací operačný systém nejakého, nejakých ďalších, možno ďalších e, virtuálnych mašín, neviem, ako to funguje. Tesco a takéto, takéto to mm-hmm. používajú, všetria mm-hmm. tým energiu a tak ďalej. No a zober si, keď má, takýto, keď má Microsoft takúto nálepku teraz, ako by si si do firmy, kde pracuješ s citlivými údajmi, ako by si si tento Microsoft e, Windows 10 tam dal? No nedal. No jasné. No a toto je jednoducho obrovská antireklama pre nich a oni sa to nemôžu dovoliť, pretože ich neživí ty, ja. Ich živí korporátna sféra. Ako my sme pre nich smeť. Hej, samozrejme živí ich aj Android, hej, tam sú patenty, živí ich Apple, s ďalšími patentami a tak ďalej. Ale primárne, z čoho majú peniaze, je korporátna No dobre, no a teraz. Uh, sféra. Dve veci chcem povedať. Poprvé, že už vidím, že mi tu ľudia telefonujú. Počkajte ešte chvíľu, musím s Janom aspoň začať túto tému nejako. A ešte máme aj toho ďalšieho a, hostia. A máme ešte ďalšieho hostia, už tu máme strašne veľa mailov, tak chvíľku ešte počkajte. Teraz, keď hovoríš, že Windows... Potiahneme dlhšie. Po, kľudne, no veď však môžeme, ak sa ty neponáhľaš, tak Vôbec. môžeme. Teraz takto, že počuj, hovoríš, že Windows žije z toho, že musí mať, dobrý, musí mať akoby dobré meno, hej, že nemôže si dovoliť takto. No a teraz, že No ale vyzerá to, že tam je nejaký zase problém, lebo Windows sa prvýkrát ide šíriť zadarmo. Ano. Tak teraz, ja like sa spýtam, a to by sa spýtali mnohí ľudia, že to čo je za blbosť, že sa bude predávať, <laughs> že sa teda bude posúvať zadarmo, veď tí chudáci z toho Microsoftu na tom prerobia aj gate. Hej, že čo je toto za nenormálnosť? A potom samozrejme, vieš, z toho druhého hľadiska si niekto povie, ako trošku tak aj konšpiračne, mm-hmm. ale nie úplne, že oh, pozor, že keď sa to núka zadarmo a takto krásne podkožu ľuďom, no tak to je práve krásny príklad toho, ako dostať e, medzi ľudí, medzi čo najširšie masy ľudí program, ktorý ma bude sledovať a ktorý bude zobrať, zberať odo, odo mňa všetky informácie, ktorý bude slúžiť tajným službám a domyslím konšpiráciu dokonca. To je produkt tajných služieb, ktorý <laughs> cez Microsoft zaviedli nám, alebo vedeli veľmi dobre, aká je psychológia človeka, že keď to bude zadarmo, tak si to dá každý vždy jeden človek do počítača. Áno. A v tomto máš absolútne pravdu. Z druhej strany sa na to ja pozerám, no tak poďme sa porozprávať o Linuxe. O všetkých Linuxových distribúciách, ktoré sú zadarmo, o všetkých tých komerčných softveroch, ktoré sa používajú, napríklad v Ubuntu, v Arg, Arg Linuxe, čomkoľvek. Bola aféra aj s Linuxom dokonca Ubuntu, že Amazon sleduje tvoje vyhľadávania a tak ďalej a tak ďalej. Nechcem to rozpitvať teraz. A čo? Ja, Čiže... počkaj, ty mi čo hovoríš? Že, no momentálne, že lebo Linux prečo mi vadí, že sa zadarmo šíri Windows, keď tak. sa Win zadarmo šíri aj Linux? No, presne tak. No dobre, lenže Linux sa šíri zadarmo, odkedy je Linux Linuxom, nie? No to nie. Nie? Určite nie. Ako, ešte šíri? Microsoft, a ešte kedysi Microsoft, ešte keď sa nevolal možno Microsoft, teraz neviem, keď nemali ešte Windows, a tak oni robili na distribúcii Linuxu normálne. Oni mali svoju distribúciu Linuxu, ktorú normálne chceli predávať. Oni potom nejak sa s IBM-kom alebo s niekým uh, poklali, mali MS-DOS a nakoniec mali Windows. Možno som to trošku poprietel, tú, tú chronológiu presne neviem, tá minulosť tej firmy ma nejak nezaujíma. Zaujíma ma to, čo sa deje teraz. Takže... Uh, no ale Linux už už funguje dávno bezplatne. No samozrejme, no. ale boj sa, máš tu napríklad... <laughs> Vieš, ale... lebo ja teraz takto, ja, ja Linux rozumiem. sám nemám, ale ja mu verím, keď to už robí dlhodobo, tak to je nejaká stratégia na niečo, hej. Ale keď Windows sa proste roky, rokuce predával a to bolo, predpokladám, gro zárobkov tej firmy, že proste no, predávala povedal, svoje nie. produkty. Ako v korporátnej sfére áno. No v korporátnej sfére, hej. Ale nie a... pre teba. No pre mňa nie, ale, v korporá- ale aj korporátna sféra teraz dostane Windows zadarmo 10. No nie? servery nie a takéto veci. To sú, to sú palky, ktoré si my nevieme predstaviť, to sú milióny eur. Čiže tam na servery to pôjde ehm, spoplatnenie? Uh, no jasné. Ja, aha, No dobre, tak to si mi zobral vietor z plachet. Som sa tak nafúkol, vieš, <laughs> idem teraz mi <laughs> naložiť. tak prepáč, ale tak, tak nakladaj. Vlastne- Nie, že ja len som chcel povedať, že čo som tým chcel povedať, že mne sa zdá tá stratégia toho Windowsu, e, alebo teda Microsoftu podozrýva, že celé roky, roku ce proste za to berú peniaze a zrazu už nepotrebujú. Nepozri sa, ja, ja, ja len tu na trošku zase zastavím a trošku ti zase uberiem placht, e, vietor z plachy. <laughs> E, jedna vec je, že vyšla vtedy osmička, čo bola veľké fiasko zase pre všetkých. Ja si myslím, že to bol dobrý operačný systém, teda 8 jednotka, a tiež bol prvý rok ponúkaný za 50 dolárov. Ja som ich vtedy nakúpil asi 10. Lebo normálne stál uh, Professional, to, bolo, to nebola OM, to bola normálna verzia, lebo máš OM, to je vlastnejšia, to je viazaná na hardware a potom máš normálnu retailku, akože, ktorá je uh, neviazaná na hardware, môžeš si ju nainštalovať proste na nejaký počítač, ktorý chceš. A stála 50 dolárov. Jednoducho vtedy. To bolo nejakých 42 eur, som to kupoval. Dokonca dneska tie osmičky ešte kúpiš na rôznych stránkach za nejakých 20 až 40 eur. Bez problému. Hej, čiže tá stratégia Microsoftu sa mení. Ako sa mení aj ten, aj ten trh. Oni potrebujú teraz hlavne pretlačať to nové prostredie, pretože Microsoft Windows 10 už není operačný systém. Dá sa povedať, že je to služba. Oni vám dajú teraz Windows 10 a s tým ste skončili. Jak skončili? A to znamená, že budete do nej dostávať len nejaké aktualizácie. Každú chvíľu nové funkcie, nové všetko. Preto to oni robia. Teraz je to také rozdvojené, škaredé, na čo som ja v čude aj nadával strašne. A jednoducho vy každú aktualizáciu nedostanete len záplaty. Vy dostanete nové funkcie. Vy dostanete proste nový nahrávač, lepší nahrávač a dostanete rôzne iné a veci. A toto je už podľa teba stratégia Windowsu? Toto je, e, z to, Microsoftu? No, a toto je stratégia Microsoftu, ja ti poviem prečo. Pretože oni ťa naučia postupne používať tie store uh, aplikácie, mm-hmm. čiže z mhm. toho obchodu a ty si z toho obchodu budeš potom kupovať tie jedno 2 eurové aplikácie. Rozumieš? Rozumiem. Čiže rozumiem. ty ako Android. Android dostaneš zadarmo. Stiahneš si tie aplikácie, ale keď si spustíš hru na Androide, je reklama. A to sú nenormálne zárobky, to ti hovorím, to sú fakt 100 e, tisíce dolárov proste denne, keď má 5 e, miliónov ľudí nainštalovanú hru a tebe sa tam zobrazí tá jedna reklama. Nejaký Angry Birds tam Napríklad, ide a, a niečo presne tam skočí, tak. hej, tak... A toto presne chce spraviť Microsoft, pretože on videl, ľudia nám nechcú platiť za operačný systém ako taký. On teraz stojí 120 eur, keď si ho chcete kúpiť nový, akože bez no. upgradeu. Dneska som ich objednával akurát. A OMK. A oni chcú presne toto doceliť, že dáme vám nárok, to je pozor, to je iba nárok zadarmo, hej? Potom sa už bude normálne platiť. Je ten Windows iba na rok zadarmo? Áno, ten, je to iba na rok zadarmo. No a teraz, keď si ja nainštalujem desiatku a po roku sa mi nechce platiť, tak čo spravia som? Nie, nie, počkaj, ak to budeš na tom jednom počítači, tak to už tam máš navždy, Aha. ako zadarmo, hej? Mhm. Keby si si kúpil nejaký druhý laptop, no. tak ten upgrade potom už bude platený. Mhm. Potom uh, po tom roku. Čiže na tom jednom mi to ostane. A na tom jednom, ale ja si myslím, že toto aj tak zmenia a bude to navždy zadarmo. Ako to už tá stratégia bude nejaká taká e, pokrivená. Toto, toto si nenechajú ísť. Čiže oni potrebujú na tie zárobky z reklám, preto tam máš tu ad ID, čiže to špeciálne, e, keby som to povedal, e, ten otlačok na tie reklamy ten, no. a oni ti potom vedia cieliť presne tú reklamu, ktorú ty budeš klikať na ňu, lebo oni potrebujú tvoje kliky, oni nepotrebujú, že ty dáš zavrieš to x hore, hej. Oni potrebujú, aby si pozrel napríklad to video. Takže ty, keď budeš chodiť cez ten, uh, oni to majú ten, uh, ako sa volá, Edge, cez mm-hmm. ten Edge, a budeš chodiť po tom, po tom internete, tak oni budú vedieť, kam chodíš. A budú ti na to cieliť reklamu. To je jedna z tých vecí. A ty budeš e, rád, pretože ty budeš hľadať vlastný telefón a sa tam hodia, hej, samozrejme hodí tam ten ich lumia. Á, ja nebudem rád, ale dobre, no však no, viem si predstaviť, no. že mnohí ľudia budú radi, ja, ja nemám radosť cielené reklamy, lebo mám pocit, že, man, že to manipulatívne, ale dobre, to je môj názor. A ešte toto som chcel, že eh, ty si, ty si no. inak riadna kadencia, čas sme sa rozbehli, ani dýchať nevládzeme, <laughs> že, že Ty si čo mi teraz povedal, že Windows už úplne skončil? T- takú tú éru, že sme mali, ja neviem, Windows XP, Windows hen, taký mm-hmm. Windows Vista, Windows e, neviem čo, Windows 7, Windows 8, že to už nebude, to, takáto éra skončila a už no. teraz s týmto Windowsom sa to všetko stoplo a už budú len nové a nové aplikácie do Windowsu? Presne tak. Presne tak, a nové funkcie. Možno to premenujú potom niekedy na Windows 10, e, ako, ako napríklad robí aj teraz Apple. Hej, Apple robí tak, že má napríklad uh, neviem, macOS 9 e, alebo OS X 9 a vydá OS X 10. Ak to chce si ju aktualizuje, kto nie, tak nie. Proste a je to normálne ako služba, už podávané. Nie je to ako čistý operačný systém. Proste pridajú tam pár funkcií a tak ďalej. Už to nebude tá DVD-čková distribúcia, akú sme poznali doteraz. Sice ešte stále nemôžu samozrejme odpaliť úplne to, že uh, ako som to povedal, tie BIOS aktualizácia, mm-hmm. tá inštalácia, ale reálne ty si budeš stiahovať nové funkcie. Čiže tebe ten Windows ostane, oni preto odosiela toľko veľa informácií, lebo oni ti ho chcú udržať čo najdlhšie, v čo najlepšej kondícii. Uh-huh. Čiže to potom vyzerá to, či ty hovoríš, že to vlastne prišla akoby taká nová prelomová éra v tomto uh, Oni sa o to snažia. Oni, Microsoft sa vždy snaží aj s tými dotykovými zariadeniami, ako v osmičke napríklad, že všetci budeme mať zrazu dotykové displeje. No ešte nikto dneska ich nemáme. Oni myslia trošičku dopredu, No a nevždy im to vyjde. Uh-huh. No a oni toto myslia už ako službu. Preto tam tlačia tie svoje aplikácie, preto tam všade chcú Edge a tak ďalej. Samozrejme, dvojsečná zbraň ako som spomínal. Hej, čiže ale ty si sa snažil vlastne teraz, keď to spätne zhodnotím, čo si povedal, že ty si sa snažil vysvetliť to, keď niekto sa tak obáva trošku paranoidne ako ja, že prečo to zrazu bezplatné, uh-huh. Mhm. tak hovoríš, no preto, lebo Windows má akoby teraz novú stratégiu šírenia svojho produktu. Presne tak a že toto je za tým, hej? Presne tak. Dobre, ideme na ten Ironet rýchlo, potom potrebujeme dať už aj pesničku a privítať ďalšieho hostia. Takže, čo som si našiel na Ironete a toto by ma zaujímalo, aby si sa mi k tomu nejako vyjadril, dobre? Áno. Tak, operačný systém dovolne z češtiny paralelne do slovenčiny, tak ak preskočím nejaké slovečko, tak mi to, oh, prosím vás, prepáčte. Operačný systém Windows 10, keď už začíname s tou kritikou, tak je vo svojej podstate viac koncový terminál než operačný systém, pretože mnoho procesov a funkcií tohto systému je priamo alebo nepriamo závislých na vzdialených serveroch a databázach spoločnosti Microsoft. A Windows 10 je prvý operačný systém od Microsoftu, ktorý časť funkcií svojho rozšíreného operačného jadra umiestnil vzdialene na svoje servere. Čo toto znamená? Čo, čo teraz toto povedal ten autor toho článku? No pozri sa, e, ja to vysvetlím na nejaké jednoduchšie aplikácie, ako je napríklad kalendár. No. No, ty máš napríklad 4 e, zariadenia, ktoré chodia na internet. Tvoj laptop, akože notebook, máš telefón, ja neviem, ešte hodinky a neviem, druhý telefón napríklad. No. to som si zase naložil 4 zariadenia. Google Glass, no, Google okuliare. Google mám. okuliare dvojka, ktorá bude tiež vychádzať na budúci rok. No. no. Každopádne, ty potrebuješ, aby si mal zosynchronizované napríklad tie kalendáre vo všetkých zariadeniach. No a preto ten kalendár sa prenáša na server. Aha. Rozumieš? Čiže ty sa prihlásiš jedným účtom, uh-huh. ale zo všetkých troch zariadení, alebo štyroch, sa pripájaš na jeden server, ktorý je v Microsofte a ten ti posiela proste tie dáta. Pre všetky štyri zároveň. není to nič nové, lebo Google to robí už 10 rokov. No tak, no dobre, tak to, just preto ma zaujíma, prečo tento autor tohto článku toto vyťahol ako úvod svojej kritiky, že toto je vážne zvláštne až nebezpečné, že teda sa to ukladá na vzdialené servery. No, keď hovoríš, pretože, že to je pretože jedna vec je to, uh, je tam veľmi jedna nebezpečná vec, alebo jedna veľmi nebezpečná vec, uh, tam je napríklad napríklad kryptovanie hardisku. Môže si vo Windows 10 aj 8 jednotke, ale pročkách, nie Home Edition, v tých proverziách profesionál, si môžeš e, zakryptovať hardisk CryptLockerom. Alebo TrueCryptom, <laughs> sorry, CryptLocker je niečo iné. Uh, TrueCryptom. Čiže uh, to znamená, uh, že to heslo, ktoré je to konečné toho hardisku, sa tiež uploaduje na internet. A to je nebezpečné. Lebo keby som ja tebe ukradol napríklad notebook... Ja musím aj... začať s tebou úplne nikde si inde, lebo ty už nerozprávaš po slovensky v tejto chvíli. Prepáč. Čo je to kryptovanie? Uh, zaš, ty... Zaheslovanie alebo zašifrovanie harddisku. Uh, je to už nie na úrovni toho, že sa prihlasuješ uh, svojim menom a heslom do Windowsu, ale to už je úroveň taká, že uh, zahesluješ uh, názvy súborov, alebo ako by som to nazval, spravíš toho jeden taký veľký balík. Aha, dobre, a teraz uh, problém je v čom, že ja keď to takto všetko zabalím do toho balíka, teda zakryptujem a nikto nič nevidí, tak čo je tam nebezpečné, že, že to zabalené ide na ten server tiež? Nie, to heslo od toho zabaleného, od toho bitlockru. Je to bitlocker, <laughs> sorry, je to bitlocker sa to volá. Je, čiže ja to dám do nejakého kufríka, zakryptujem to do kufríka, ale kľúč od toho kufríka ide na nejaký server. Áno, presne tak. A toto je nebezpečné. A prečo ten kľúč ide na ten server? No, lebo si mu to povolil, máš to v nastaveniach povolené. No a prečo ten server chce odo mňa ten kľúč? No lebo on, ty si ho tam, keby si ho náhodou zabudol, tak on ti pomôže nejakým spôsobom. Ja aj vieš? tak, že oni mi ho tam dali do úschovy a my Presne že pán Koroni, viete čo, dajte sem ten kľúčik od vášho kufrika, my vám ho postrážime, ak Pro... by ste náhodou vy ten váš stratili. Toto je ten problém, že oni sa aj snažia uľahčiť veľa vecí, ale na druhej strane ty, ako, alebo ja, alebo hoci kto, ako my konšpirátori, v tom vidíme aj tie horšie veci. Ty sa bojíš toho, že ti ten kufrík môžu tým kľúčom na diálku otvoriť. Oni ho vedia, dokonca v podmienkach Eh, je to stanovené tak, že ak niečo uploadneš na ich server, tak sa to automaticky stáva ako keby verejným. Čiže oni majú právo k môjmu kufríku. No, a môžeme im povedať, ja vám kašlem, ja vám žiaden kufr- eh, kľúčik od kufríku nedám? Samozrejme. No tak potom to nie je problém. V tých nastaveniach. Hm, ako, neviem, eh, či je to problém, či nie, či niekto si to vie vypnúť, alebo si to nevie Ty vypnúť. si to vieš vypnúť? Ja som to vypol hneď. Aha, no dobre, takže ale dá sa to vypnúť, že dá môžem povedať, vypnúť. že ja vám kľúčik od kufriku nedám. Dokonca sú na to aj nejaké už nástroje od komunity, ktoré reálne tam dávajú e, nejaký iba, že dvakrát klikneš a oni ti to všetko zakáže, tie sledovacie veci. Automaticky ti to vypne. Ja som ich aj skúšal, ale neodporúčam to zatiaľ používať. Mhm. Pretože aj antivírus tým mal veľmi zlé skúsenosti, aj Bitdefender, Kaspersky, ESET, e, všetci to detekovali ako nejakú hrozbu a čo sa im nečudujem samozrejme, lebo to bol zásah do systémových e, údajov alebo systémových nastavení, ale mm, zatiaľ nič mi to nespravilo, dá sa povedať. Ja som mal všetko povypínané v tých nastaveniach a to mi len odfajklo, že áno, už len neodosielaš diagnostické údaje. Mm-hmm. Dobre, ideme na ďalší bod. To asi bude súvisieť práve s tým kryptovaním, čo si teraz hovoril, že čo on tam píše na tom Aeronete, že Windows 10 prevádza kolekciu všetkých textov zadaných z klávesnice, to sme sa ešte o tom nebavili. Ale pozor, tam je to ohraničené na Bing, e, či Edge to nie je, že teraz ty si píšeš randomly vo Worde a všetko, čo vo Worde si e, Aha. dal, akože, tak to ide vonku. To nie. To ide len o to, čo píšeš v tom Edge. A to a, sa dá tiež... Edge je čo? Edge, Edge je ten prehliadač Microsoftiacký nový. Uh, čiže už nemajú Explorer klasický, uh, e, alebo Majú niečo Explorer, iné? ale ten už akož dali na stranu uh-huh. a tlačia Edge. A to je klasický internetový prehliadač. Uh, áno. A to, čo tam píšem v ňom, tak to oni vidia. Presne tak. A to oni potrebujú na čo vidieť, aby mi reklamu vedeli mm, cieľa dávať a takéto veci? No, vieš, zase dvojstečná zbraň, Môže vedieť tvoje hesla od e, banky a tak ďalej, takže ako ono je to také všelijaké. Počka, no a ak zistia heslo od banky, však ja do toho prehľad prehľa vyhľadávača nedávam heslo od banky, ja to ale... dávam na banko, v, no ban... no, však, dobre. v portáli no- danej no, banky. No tam je už nejaké SSL, nejaké kryptovanie, ale pokiaľ sa bavíme o tom, že odchytávajú to, čo píšeš do klavesnice, tak oni sú ešte niekde pred tým spojením. To znamená, že ty napíšeš www.vup.sk, no. to vidia no. a potom vidia, že Boris Koron 1, 2, 3, 4, 5 a heslo neviem aké, hej? Ale heslo nevidia, však heslo je Jasne, na stránke nie, Vupky. To, to, to, to je ale ešte e, vrstva predtým. Jaká vrstva predtým? Roz, <laughs> rozumieš proste. Nerozumiem. <laughs> Neviem, ako ti to teraz vysvetliť. uh, <laughs> Uh, vieš čo, povedz sa, keď niečo píšeš, tak píšeš na mechanické klávesnice. Áno. No a oni odchytávajú to, čo je na mechanické klávesnice, ešte na úrovni operačného systému, nie na úrovni už internetovej stránky. Rozumieš, tá internetová stránka, na ktorú sa prihlasuje, že niekde vzadu, spustená v prehľadači, v tvojom počítači. A ten prehľadač beží na operačnom systéme. A ten operačný systém má vrstvu, ktorá toto odchytáva. Takže vedia zistiť moje heslo do banky? Áno. Ja tak potom oni nezistia len to, čo píšem v prehľadávači, ale aj to, čo píšem kdekoľvek inde, keď no, hovoríš, že to oni to, odchytáva. oni to akože neodchytávajú primárne, to je aj v podmienkach napísané, ale ak príde na teba nejaký zatýkač alebo niečo, tak vtedy to môžu a budú odchytávať. To tam je napísané v tých e, podmienkach e, licenčných. A potom by vedeli, povedzme, odchytiť aj to, čo som písal vo Worde? Presne tak. Úplne všetko aj pohyby tvojho, tvojho kurzora, vedeli by zistiť, na ktorých stránkach si bol, aké dokumenty si otváral, aké aplikácie používaš, to, aké aplikácie sa odosiela normálne štandardne aj teraz v rámci tých diagnostických vecí, ale vedeli by úplne všetko. Prakticky oni ti môžu zobrať e, celý, celý účet, ktorý tam máš. No ale to nie je dobré. Akože no dobre, no nie, keď no. hovoríš, že oni to robia len vtedy, keď už by niečo bolo na mňa. Ano. No vieš, ale mm, tak môžeš byť aj iným spôsobom nepohodlný. Áno, samozrejme. spôsobom, hej, robíš vo slobodnom vysielači, šíriš informácie takého druhu, že to povedzme je nepohodlné. Ano. Síce si neurobil žiadnu trestnú činnosť, ale povedzme si nejakým iným spôsobom nepohodlný, tak sa potom dá mm, ako zistiť všetko, čo si píšeš, s kým si Presne píšeš. Tak. A vôbec to nemusí byť nič v tom edgy, ako si hovoril, ale už to môže byť aj na úrovni Wordu, aj na úrovni čohokoľvek. Presne tak. No ale to je zlé. No však to je. No tak aj môžem to ja vypnúť, že toto nechcem? No, Niecelkom. <laughs> No tak, lebo kľúč od kufrika si povedal, že im dať nemusím. No to nemusíš, ako tam no, nastavenie... Tam im viem povedať, ne... no ale počkaj, tu bola vážna výhrada, že ja im síce poviem, že ja vám kľúčik nedám, oni mi povedia, že dobre, tak nie a oni si ho aj tak zoberú. Vieš, že, že je to tam niečo také, že darmo ty to tam odklikneš, že nie, že oni aj tak proste budú trvať na tom svojom áno a hoci to máš odkliknuté nie, tak si aj tak zoberú. No toto, toto bola tiež výhrada na tom Aeronete, že no. on vypol tú kortanu a tak ďalej. No ja tam mám e, Eh, ja som si akurát otvoril, ja mám desiatku aj tu na pri sebe, otvoril som si nastavenia a tam je, že eh, speech, inking and typing. Ja to mám po anglicky, ja sa ospravedlňujem, neviem to preložiť teraz do slovenčiny. Áno, to je dobre, že si sa ospravedlní. Uh, eh, takže, uh, a tam je normálne napísané, že áno, aj typing history, čiže tú históriu, ktorú ste písali. No a tam je niečo, že poznať ma a nepoznať ma. No ale to ne, nerieši to, že či to odosielaš alebo nie. Čiže reálne to odosielanie sa asi nedá vypnúť momentálne, len to, aby to bolo anonymné. No, No, no, Takže... no to, je, áno, to je jedna z výhrad, ktorý, ktoré sú problematické v tomto operačnom systéme a nie sú riadne ani pomenované v licenčných podmienkach. No, už si tu spomenul tú slečinku Cortanu. Uh-huh. Toto mi o tomto viacej povedz, lebo to je taká asi, neviem, on, ono tých výhrad bude viacej, však ty nám ešte povieš, ale ja som také tie také hlavné za, za, zachytil to s tou klávesnicou, že, že potom to kryptovanie a táto nešťastnica Cortana. To je prosím uh-huh. ťa, čo za slečna? Čo tam robí tento bordel? Cortana <laughs> je osobný asistent prakticky ako Siri alebo Google Now a čo ona robí? Čo ona robí? Vieš čo, ty ju zavoláš, že hej Cortana, mm-hmm. a mhm. povieš jej, zapíš mi zajtra schôdzku o 16. A musím jej to hovoriť po slovensky teraz, či mm, po Teraz anglicky? momentálne pre slovenský európsky trh není k dispozícii len pre anglicky hovoriace krajiny. Sa mi zdá, že ale je to loknuté zatiaľ na iba USA a Kanadu. Čiže Takže zatiaľ tam, Cortanu majú len v Kanade a v USA. Tak. No a ja jej teraz poviem čo, že, že prosím ťa Cortana tam, ja zajtra by som potreboval niečo a ano. ona mi povie, že či môžem, či nemôžem. Presne tak, či tam a, už niečo máš. Dobre, no však a to je dobre, nie? No však, no áno. A čo je to nebezpečné? Čo je to nebezpečné, že vedia vlastne celý tvoj rozvrh. Ako toto je to, na čo sa ohradza tento Aeronet alebo všetky tieto stránky, že oni vedia tvoj rozvrh, vedia všetky tie veci, kde sa hýbeš. Cortana ťa vlastne 24 hodín sleduje, pretože ona čaká na ten povel, hej Cortana, až tedy sa aktivuje, ale ona teoreticky všetko, čo rozpráva za tým laptopom, tak je nahrávané, dá sa povedať. A ona to prečo nahráva? Nie, ona len čaká. A No proste ako ty tiež e, budeš niekde v miestnosti mhm. plnej ľudí no. a sedíš, hej? No. No a jednoducho počuješ hlasy a počuješ všetko, vnímaš rozhovory a tak ďalej. Na zase niekto povie, hej Boris, no tak zareaguješ, no. že to som ja. No a toto no. presne robí Cortana. A presne tieto dáta, e, ktoré napríklad my sa budeme rozprávať za notebookom, a ty nebudeš mať e, akože Cortanu momentálne aktívnu, mm-hmm. len akože bude načúvať. No tak tie dáta môžu byť odpočúvané napríklad NSA alebo Cisco alebo kýmkoľvek, a až pokiaľ ty povieš, hej Cortana, tak vtedy si myslíš, že si nahrávaný. Ale je, že ona musí, ja už teraz rozumiem, že ona ma musí celý čas, čas počúvať, aby počula v prípade, že ju budem potrebovať no, no. to svoje hej Cortana. Hej? Ja som to asi zle povedal. Prepáč. Jasné, že ona musí mať stále uši natrčené, Presne lebo tak. ja raz na ňu zakričím a vtedy, keby ona nedobehla, tak by bol problém, takže ona Presne stále tak. ma počúva. Presne tak. Aha. A dobre, a to, že ma počúva, to znamená, že niekto na druhej strane linky môže, môže to počúvať spolu s ňou. Presne sa tak. tu teraz bavíme. A ani, ani spolu s ňou, on, on môže počúvať furt, dá sa povedať. Keď tam máš mikrofón zapnutý. A ona aj vidí? Či iba počuje? No, zle jazyky tvrdia, že aj vidí a cez, cez čo vidí? No ak máš kameru, tak samozrejme cez kameru. Mám, ale ja som starý konšpirátor, ja som si ju prelepil. Tak to je v poriadku. Ha, tak Cortana nevidí. Ale neviem, ty tam nemáš desiatku, sa mi zdá. Či máš? Nemám, nemám no, desiatku. Vidíš, takže... A ešte ani ju neplánujem dať. Ja zvážim po tejto relácii, čo ne. mi povieš. Uh, ja čiže... sa teším na toho druhého pána hlavne. No, bude, bude, po pesničke. Tak... <laughs> Aby nezaspal chudek. Nie, že on je pripravený, neboj sa. Uh, čiže Cortana počuje, zlé jazyky tvrdia, že aj vidí cez, cez kameru. Ano. Že teda, to znamená, že nás môže niekto cez kameru veru sledovať. Áno. Spolu s ňou. Áno. A ja, ja jej viem povedať, že Cortana stačilo, už ťa nechcem, ja ťa odškrtnem a choď preč? Áno, samozrejme, tam e, máš proste nastavenie, ktoré ju vypne. A naozaj ju vypne? Lebo bola výhrada, Podľa... že, na, že, že akože vieš, že, že vypním, tak ju vypnem, ale že naozaj som ju nevypol, hovoria ano. zlé jazyky, že to, ona tam aj tak niekde ostala. To nehovoria len zlé jazyky, to hovoria aj dobré jazyky, lebo je to pravda. To si zistil aj ty? Uh, to som zistil aj ja, navyše bol aj bombardovaný priamo Microsoft. Uh, touto. Toto je asi jediná vec z tých všetkých, ktoré sa mi potvrdili z toho Aeronetu zatiaľ, akože tak na 100%, že uh, tá Cortana sa nevypne celá, pretože ona je, ona je ako servis alebo proces. A ten proces je, uh, ako som to povedal, súčasť ďalších podprocesov alebo nadprocesov, to máš jedno. No a ty, keď vypneš túto jednu komponentu, tak napríklad ten kalendár, do ktorého ona má prístup, tak stále funguje. Hej? No, čiže ten kalendár si volá tú Cortánu, keby, keby náhodou. Čiže ten proces je tam stále živý. Ale tá Cortana reálne už na teba nereaguje. Hej. Uh, problém je, že Microsoft uh, sa z tohto nevedel nejakým spôsobom e, dostať a momentálne v tejto chvíli je ticho na, na tému a povedal, že to opravia v najbližších uh, dňoch. Takže čo skoro by sme mali očakávať nejakú opravia znamená čo, že úplne vyradia z hry? Áno, alebo... že, že keď ju vypneš, tak ju úplne vypneš, aby si nema, aby nenačúvala, aby neriešila nič. Že naozaj už bude naozaj naozaj. Presne tak, že ju ostrieš zo všetkých tých aplikácií, lebo ona je naozaj prepletená so všetkým s mi e, s, e, no vlastne s 30% vlastne toho operačného systému, vyhľadávanie v tom operačnom systéme, File Explorer, teda ten súborový systém a tak ďalej, tak ďalej, lebo ty jej povieš, vyhľadaj mi, alebo pusti mi ABU, hej. No a ona proste nájde ABU a spýta sa ťa, ktorý album. A to ona, to, a poč- a, ale ako ona toto, <laughs> som, ako to, že ona vie toto? No, no, no jak sa to ona naučila? Že čo, ako ona rozumie tomu, že ja jej poviem, že pustím jabu? No momentálne by ti nerozumela, lebo je len no, áno, prámený, ale, ale, tak je tam to speech recognition, eh, to, že je to, eh, ako to povie po slovensky? E, Rozpoznávanie reči. reči. No presne, čiže ona má už nejaký tie e, teraz pattern. Hm, <laughs> no, No, ne som. <laughs> no dobre, čiže ona mi rozumie, ale ano. ja sa, na to, ja sa preto e, pýtam, lebo ja jej sem tam môžem povedať niečo, čo mu aj ona nerozumie, ano, takže ona sa, ona sa učí? Mm, aj, áno. A preto všetko odosila do Microsoftu, aj, zna aj tvoj hlas, Aha. lebo niekto môže šušľať, niekto môže nahlas kričať do toho, hlavne starí ľudia väčšinou majú tú aj do telefónu <laughs> kričať a tak ďalej. Čiže a toto ono dosiela tieto, tieto veci do Microsoftu, oni to analizujú a prispôsobujú, aby tá Cortana čo najviac rozumela. A vieš, druhá vec je, že každý má iný mikrofón. Niekto má headset na hlave, druhý má mikrofón na notebooku a kričí z troch metrov, nič tam nerozumieť a tak ďalej. A oni toto všetko analýzujú, to sú tie odosielačky, mm-hmm. ktoré aj ten Ironet vlastne spomínal. A to sú tie odosielačky a oni len no len. Toto nevie nikto zaručiť. Hej. Tu na, ja som tiež taký na váškach, že či áno, či nie, ale uh, majú eh, kúsok tvojho hlasu a vedia prispôsobovať aby tá Cortana rozumela aj napríklad šušľajúcemu. Dobre, ja to teraz priťahnem za vlasy, aby to bolo pre nás lajkov zrozumiteľné, že ty si nám teraz povedal toto, že e, Cortana nevie úplne všetko, ona sa vlastne učí, to znamená, že keď ja poviem Cortane po anglicky, počúvaj Cortana, daj mi prosím te číslo na Jana Bugela. Áno. Ak ona, ona povie, že no nič, nič nepovie, lebo tomu nerozumie, ona len pošle do Microsoftu, prosím vás, kto je Jano Bugel, <laughs> dajte mi na ňo číslo. A oni povedia nie, tam v tom... Tak ona ti povie, nie, počkaj, ona ti povie, ak si to povedala po anglicky, ona ti rozumie no Kamila, čo si povedal, tak povedal, ne, niekoho takého v zozname nemáš. Ale pošle niečo do Microsoftu. Nie, Nič? čo? Toto už nie. E, ona odošla do Microsoftu jediné správu, e, ak to máš spárované, ten, e, ten zoznam, tak no. ona len prehľadá zoznam na serveri a prehľadá zoznam, ktorý máš lokálne. A to je všetko. No a, a čo ona vlastne sa pýta teda do toho Microsoftu, keď nevie niečo, tak tam sa spýta. No ona si odošle proste, bude mať vzorku, a pattern je vzorka, a vzorku toho hlasu, že Jan Bugel, hej, a proste ona to odošle von a mhm. teraz zistí informáciu, či to vôbec má uh-huh. v kontaktoch, alebo v e-mailoch, alebo kdekoľvek, alebo v nejakom dokumente, či to tam nemáš niekde uložené. No a jednoducho vráti naspäť, že nie, nemáš, sorry, nemáš tento kontakt. Alebo mhm. áno, máš tento kontakt, začne ti ho diktovať. Alebo ti ho zobrazí na obrazovke. Dobre, ale celý problém, ktorý okolo tejto slečny je, je vlastne ten, že, že nevieme teraz celkom zaručiť, že ona nepočúva aj vtedy, keď by Presne počúvať tak. nemala a nesleduje aj vtedy, keby sledovať nemala. Presne tak. Ale iný problém tam nie je s tým. E, zatiaľ si nemyslím. Lebo, lebo vieš, že môže to byť presne tak... o tom, ako si hovorila aj s tou tlačkou prsta na začiatku, že, že môže ľudí vystrašiť už len to, čo ona vlastne dokáže, že je to také ako, že vieš, že novinka na čo akoby ľudia nie sú pripravení, že dokonca už toto by dokázal nejaký systém. A teraz ja sa nesnažím ten Windows 10 ani obhájiť, ani nič, len, mhm. len rozumiem, že ľudia sú ako zo svojej podstaty mm, proste takí, že noviniek sa boja, novinkám nedôverujú, my máme v sebe zakodovanú nejakú takú nedôveru ku všetkému no, no, novému. My sme proste, ja som mal aj Ale debatu. My sme mal aj, ja som mal aj debatu s psychologom na túto tému o tom, či sme naozaj xenofóbi. A on vraví, že áno, my to máme od prírody dané, že my proste novinky, nové veci, ktoré sú úplne nové a, a nerozumieme im, tak sa ich pre, pre, ako prevažne bojíme. Takže či nás v tomto smere napríklad nevyplaší napríklad to, že zrazu príde nejaký Windows, e, Microsoft, Microsoft firma a povie, počujete, máme systém, ktorý dokáže toto. Ej? A ty si to nikdy v živote nevidel a už len preto sa toho prioritne bojíš, lebo je to tak niečo prevratné a nové, že hneď sa, hneď sa zlakneš, bože môj, čo všetko tomu dokáže, že jo, iba radšej nech to ide do mňa no, preč. Tu by som sa trošku asi zastavil, pretože my sme to už videli veľakrát presne to, čo robí teraz Microsoft. E, v Androidoch, vo Windows Phonech, v iOS, v čomkoľvek chceš. Ale toto není žiadna novinka, čo oni robia. Ale toto už beriem asi tému pánovi uh, ne, však, na Skype len. Nie, ideme, ideme, dáme si pesničku. Len, Čiže toto nie je, toto nie je, no, teda tá Cortana je prvýkrát na svete. Nie? Ma, no, ale oni dobre, už nejaké ale iné taký majú? systém. Uh, taký systém už existoval. Siri je podobná vec. Uh, na iOS, na Apple, na, na iPhone. Takéto niečo už tiež <laughs> existuje? Oni to mali ešte skôr. A potom si tam mal Google Now, ten bol ešte skôr ako, ako Siri, hej, teda v beta verziách. Potom si mal rôzne tie, uh, to by sme mohli označiť aj ten, ak si pamätáš, Windows 105, a taký ten klip, uh, ten paperclip, neviem, ako sa to povie. No, tá spinka na papier, Tá spinka, áno. No, tak aj tá zistovala, že či, one, či uzavrie, či vyhľadá, či on, one prehľadával ten uh, disk a tak ďalej. Čiže uh, není to nič nové. A Android, e, tieto mobilné operačné systémy jednoducho Ehm, zhromažďujú aj tú tvoju lokalizáciu, aj všetko. A Microsoft sa netají tým, že chce všade mať Windows 10. To znamená, že oni spravili to prostredie kontinuum a chcú ho mať na mobiloch, na tabletoch, na laptopoch, na domácich telkách, na Xboxoch, na, čo, na všetkom proste. Oni chcú jeden, jeden operačný systém pre všetkých. Jeden prsten vládne všetkým. Ha, no počuj, a teraz, no, a keď vravíš, že to nie je žiadna novinka, tak prečo to sa teraz všetci z toho vyplašili? Je to novinka v operačných systémoch, akože desktopových. Aha, to je celé? No. Takže to, toto nie je nič nové, čo no, teraz... No Bubak splasol, no. Aj tak. No vieš, čo spravíme takto, že he, e, Cortana, zahraj nám prosím ťa Abu. <laughs> <laughs> tak uvidíme, že či nás počúvne a podľa mňa nás počúvne ešte dokonca povie také, že aj do, aj do, aj do. No tak nám to aj sama potvrdí. ideme. <laughs> Jana sa ma pýta, že či ideme a už sú mikrofóny zapnuté. Aha. A, tak kto sa ma pýtal? No môj dnešný host relácie v prvej línii, Jano Bugel, ktorého mnohí, ako som iste už spomínal, poznáte z relácie Čudo. A čo krútiš hlavou? No, že sme boli už veteri. <laughs> Ja, som... ja nie, to je v poriadku. Ja som to už chcel tam zapnúť pred koncom pesničky, alebo som chcel ešte niečo povedať o tom, ako nás Cortana pekne posluchla a počúvla. V každom prípade dnes tu riešime otázku Windowsu 10 a pri pohľade na tie maily vidím, že to tu dnes asi natiahneme trošku dlhšie, lebo v tejto chvíli už máme na našej Skyblinke aj druhého sľubovaného hostia. Počkaj, to si musí najskôr vyťahnuť. A mali by sme teraz na taký hovor, že z ďalekej Českej republiky to bude spojenie so zahraničím v tejto chvíli, pretože na našej linke máme jedného pána, ktorý už mal tú čest u nás prvýkrát vystúpiť. Myslím, že týždeň dozadu, alebo aj viac už hádam. No a dnes dostane tú príležitosť opäť vedieť. Mali by sme mať e, Vlka na linke. Počujeme sa, Vlku? Ano, slyšíme tak... se. Vlk zdraví e, posluchače, <laughs> e, posluchačky a posluchače Slobodného vysílače a samozřejmě pana Koróneho i pana Bugela. Ďakujeme veľmi Dobrý pekne večer. a my zase pozdravujeme opätovne Vlka, alebo teda obratom Vlka do Plzne a samozrejme aj jeho čitateľov, jeho, uh, jeho portálu Vlkovo bloguje alebo Koza Nostra z Vostra. No, skrátka, to sú témy, ktoré sme riešili v minulosti. Dnes tu rozoberáme otázku Windowsu 10 a to je vlastne aj jedna z tém, ktorú ste vyriešili na vašom blogu. Uh, písal to bloger Germanicus, takže som si všimol, že sa okolo tejto témy strhla celkom celkom zaujímavá diskusia u vás na tom vašom blogu, tak som si povedal, že bude dobre možno aj vás zobrať do dnešnej relácie. Treba asi hneď na úvod povedať, že vy v tejto chvíli skôr zastávate ten istý post ako aj ja, že teda nie ste nejaký veľký odborník do tejto témy. Ja som vás už aj tak nazval, že takým tým ďobačom, alebo že, že klopete prstami do tej klávesnice podobne ako ja. Toto platí, ano, zatím táto charakteristika. No, ja tady dneska zastupujú nikoli veřejnost odbornou, ale veřejnost klovací. Já jsem tady dneska za všechny klovače do klávesnice. <laughs> veřejnost klovací. Tak dobre, já budem tam, já jsem členom této vašej spoločnosti dnes. Já zase jsem uh, eh, eh, členom spoločnosti Download. My všetko stiahujeme, čo sa nám hodí a potom máme e, zasvinené počítače od všetkého možného. Takže máme tu klováka, máme tu downloadiaka, máme tu jedného odborníka. E, na úvod taká vec na vás, e, Vlku, že, že ako to vy vnímate všetok ten, všetku tú diskusiu, a ja som to tak nazval humbukom, ale keď už poviem slovo humbuk, tak už to niečo prejudikuje dopredu, že ehm, nejak tomu ja nedôverujem, tomu, tomu kriku, ktorý sa spustil, ale ja v tejto chvíli naozaj neviem, že či je ten krik oprávnený alebo nie. Váš názor ma v tomto smere zaujíma. Ako to vidíte vy, tie tie vyhecované emócie, ktoré vznikli okolo Windowsu 10. Je to podľa vás oprávnená kritika, alebo skôr to vnímate ako nejakú burku v pohári vody, ako sa hovorí u nás na Slovensku? Ani jedno, ani druhý. Já jsem si myslel dneska, že tady budu za fatalisty. E, prostě můj postoj je ten, že se tomu asi nedá uniknout a že pokud jde o špiclování jako takový, o kterým je vlastně řeč, takže tam si myslím, že už eh, v tom dávno jedeme. Jenomže tady, jestli jsem dobře rozuměl tomu, co bylo řečeno, protože částečně to bylo v takzvané odborné čínštině, tak eh, jak si bylo řečeno, že vlastně se to dělá jenom kvůli reklamám a tak dále. Pokud by ten pro, problém byl koncentrován s tou možností, které poskytují dneska Windows desítky ohledně sledování, jenom na to, aby mi dodali reklamu, E, šitou takzvaně na míru, tak bych to vůbec neřešil. Jenomže když slyším o té kortaně, že je například pořád zapnutá, když slyším e, to, že e, všechno, co klepnu do klávesnice, tak může být kdykoliv použito proti mně, když někdo usoudí, mm. že jak si nadešel čas, tak to je teda malé. Protože ono nejde, nejde o to, jestli mě bude špehovat Microsoft a nakrásně prodávat nějaký teda mý zvyklosti e, tajně někomu na to, aby na mě působil cílenou reklamou. To vzal čert. Ale e, zkuste, dnešní svět je jiný, než byl, dejme tomu, před 11. září. V Americe byl přijatý tzv. patriotský zákon, nebo jak se to přesně jmenuje, e, o boji proti terorismu a ten výrazně zúžil e, z občanské svobody v Americe. A všichni řekli, že je to tak v pořádku. Hmm. Teďko nebudu e, rozepisovat nebo rozebírat to, jestli to je dobře nebo špatně. Ale e, podobný zákon může přijmout kdokoliv a kdekoliv. A v momentě, kdy ten zákon přijde, tak potom donutit společnost, jako je Microsoft, neříkám, že v České republice, ale ve Spojených státech, pokud by se rozhodli e, řádně přiložit pod kotel no. a získat tam odsaď e, Všechno, co, co kdo napíše nepohodlné na klávesnici, to bude úplná legrace. Samozřejmě, že námitka naprosto relevantní je, že to už dneska, že to funguje zcela nepochybně i dneska. Eh, Nebo je známo, že od té doby, co defektoval Snowden, tak je známo eh, to, že NSA si pořizovala takzvaný zadní vrátka do Google, do Yahoo, mm. a já, já nevím do, do čeho všeho. A Prostě funguje to. Ale mít historii, mít k dispozici kontinuální historii o polovici zeměkoule a jejich, jejich uživatelů, to je přece úplně jiný kafe. I oproti stavu, že NSA má nepochybně velmi, velmi sofistikovaný programy a nevím co všechno hmm. Eh, a může sbírat o komkoliv data. Ale tady je prostě dostane na servírovaný od Microsoftu, pokud o to bude stát. A to je úplně jiná dimenze. Byla tady řeč o Kortaně a oni nevím nic, akorát to povrchní, co by to teda jako asi mělo dělat, čemu by měla být dobrá. A já vůbec nechápu jednu, jednu věc, proč není možné kortanu zásadně vin, eh, z toho balíku vypnout. Prostě říct, já ji tam nechci, tečka, konec. No ale to zase povedal teraz uh, eh, můj dnešný host, že to už boli výhrady, ktoré nejakým spôsobom smerovali e, do Microsoftu a oni sa s touto vecou zaoberajú, že teda už urobia všetko preto, aby sa dala naozaj, naozaj, ale naozaj vypnúť tá Cortana. Čiže môj dnešný host tvrdí, že toto je už akoby problém, ktorý sa rieši. Možná a možná ne. Říká se, že se to řeší, ale víme to, nevíme to. Já vám dám jiný, jiný příklad. E, já jsem vyměnil e, počítače, který v rodině máme, e, nej, já jsem si kupoval nový notebook, je to roka půl a žena ho dostala k Vánocům, čili ještě ne rok. A oba dva ty počítače oproti těm dvěma starým mají jednu zásadní odlišnou maličkost. A to je například na těch starých počítačích byl prostě vypínač, kterým se mohl vypnout Wi-Fi. No. Zkrátka ten hardwareově odpojit ano. Eh, eh, počítač od internetové sítě. Ano. U těch dvou nových Tenhle vypínač není ani u jednoho. Přesto jsou ve dvou cenových relacích. Hmm. Není ani u jednoho. Jinými slovy, já se musím spolehnout na to, že když použiji tlačítko vypni, vypni síť, takže on to opravdu udělá. Ale já to nemůžu v podstatě ověřit, že to udělal. Že to udělal. Eh, Áno, vy hovoríte o tom, že nedôverujete celkom len tomu softwarovému vypnutiu, že vy by ste tam chceli mať aj ten reálny gombík uh, ano, hardverový. Já bych tam chtěl mít ten reálný gombík, mm-hmm. říkáte, protože pak vím, že to je vypnutý. Neboť, e, e, pokud vím, tak je možno vzdáleně ovládat počítače. Jednak teda Microsoft to může, a jednak to může ještě e, správce sítí, nebo mm, já nevím, ten, kdo mi dodává třeba služby internetu, vím já, jestli to můžou udělat, nevím. Mm-hmm. Nevím to, jestliže to odpojím na tvrdo, tak to prostě není. A ta Cortana to je, to je to tež. Tam by mělo, tam by mělo být tlačítko, povinně tlačítko vypínáme. Tlačítko na počítačoch, že Cortana vypnúť. No, ako... no ne, tlačítko na počítači samozrejme softwarový. Jo. Ale v systéme existuje takéto tlačidlo a je v nastaveniach, takže ja som, ja som to aj hovoril. Je v nastavení, je v nastavení. Proč není, proč není na hlavní nabídce? No, ja, pretože... som, ja som počítačovej lajka prečo to mám niekde v niečom hľadať? No problém by bol, že by ste tam museli mať asi 100 tlačitiek a potom by ste mali asi problém ne, sa v tom ne orientovať. Ne 100, ne 100. Zásadné. Speciálne tá Cortana je natolik, natolik nebezpečná, že tá by mala byť vytažená ven. No, tá nebezpečnosť pramení len z toho, že možno nevieme, ako funguje mm. a tak ďalej. Čiže ako, ja neviem, či je teraz momentálne nebezpečná, pretože rôzne servery hovoria jedno, druhé hovoria druhé. Ja ju považujem momentálne za nebezpečnú určite, ale keď ju chcem vypnúť, tak nájdem si spôsob, akým ju vypnúť. Dobre, ale vieš, čo sa ti... Vlk sa ti ja snaží povedať toto, podľa mňa. A ja si to myslím tiež, že ak sa bavíme napríklad o takej veci, ako je počítač, software a nový operačný systém, ano. tak s tým bude pracovať veľké množstvo lajkov, ktorí istým veciam nerozumejú. A teraz sa napríklad ja pýtam takúto vec. To sme už v úvode začali riešiť, ale teraz prišiel čas na to, aby si mi na to odpovedal. Prečo sú veci prednastavené tak, že ja laik Mhm. So všetkým súhlasím, že ja keď si proste, keď už mi povieš, áno, pozri si tie nastavenia a keď ma tam tým prevedieš, tak ja potom vygúlim oči a spadnú mi až na stôl, že s čím ja som všetkým súhlasil, prečo to nie je nastavené tak, že keďže s týmto systémom pracuje veľa lajkov, tak všetko je prednastavené tzv. defaultne k tomu, že všetko je zrušené a ja až keď to naozaj chcem, tak si odkliknem, že áno. Prečo sa to robí práve naopak, že my so všetkým hneď súhlasíme a až potom, keď to nechcem, tak musím dať nie. No, Prečo to takto toto, je? Toto je pomerne asi, by som povedal, jednoduché, pretože ty používaš počítač nejakým spôsobom, tvoja suseda iným spôsobom a ďalší a tak ďalej. Každý používa ten počítač iným spôsobom a pokiaľ 70% ľudí bude chcieť mať, uh, ako si povedal, defaultne zapnutú kortánu, no tak Microsoft spraví tak, že áno, 70% bude mať zapnutú a 30% si musí jednoducho vypnúť. A keď si ju chceš vypnúť, tak sa nauč ten operačný systém. Tiež uh, nejdeš do auta bez vodického preukazu, nevieš ako, sa to, <clears throat> nevieš, ako sa to ovláda a nebudeš hovoriť výrobcom aut, veď, ale tak dobre, dajte ten volant na nohy. No, no proste nie. No, no ale prečo jednoducho... oni Cortanu zapli, keď oni nevedia, že či ju naozaj no, ľudia chcú? Toto je nová funkcia a nové funkcie vždy sú zapnuté. Ako jednoducho aby, si, aby sa prezentovala tá funkcia sama o sebe. Takže oni ti povedia, áno, zapli sme to a môžete si ju vypnúť. Mm-hmm. Pane Bogele, já s tím nemůžu souhlasit, co říkáte. Ten příměr s tím autem nesedí. E, řidičák na auto je trošku něco jiného, než mít zapnutý airbag tom autu. No nie, ale vy sa tiež musíte naučiť ne, ne, ne, uh, eh, šoferovať to auto a takisto sa musíte ne, naučiť ne, ne, klikať v tom operačnom systéme. Ne, ne, ja když si koupím auto, tak chci eh, ve stejné pozici je pro mě to, jestli funguje nebo nefunguje airbag jo, nebo, nebo uh, eh, ABS. ABS můžu vypnout taky. No presne. ABS, ano, ale je, ale ale je normálně zapnuté. Já vědomě. To nemá co, co dělat s řízením auta. A tadyhle ta Cortana je něco jako ABS. Já bych chtěl mít možnost e, si tu Cortanu vypnout a vypnout si ho tlačítkem, jako mám na to ABS v autě. E, to nemá s řidičákem co společného. To ne. Já jsem Když to chcel... do auta, můžu, řidičák mám kvůli tomu, abych, abych nezabil sebe a nezabil ostatní na silnici, když to Cortanu bych chtěl vypnout proto, aby někdo nezabil mě. To je to, to ten příměr nesedí. No dobré, ja som to chcel nejaký jednoduchší príklad, ja možno viem, to ja vám, vám rozumiem, ale, ale ten příměr prostě nesedí. Ale víš, on e, vlk hovorí toto, že prečo keď ide o tak dôležitú vec, prečo to niekde skryté v nastaveniach, prečo to nie je proste niekde, že naozaj je to dôležitá vec, tak nech sa to dá rovno vypnúť, zapnúť niekde v prehľadne. Ale ja zase rozumiem tej tvojej argumentácii, že lebo je to novinka, tak Windows, eh, alebo že teda Microsoft to chce dať na viditeľné e, e, miesto, proste, že tu tá Cortana je, asi nechcú, aby to ľudia vypínali, lebo by im vyhovovalo, aby to práve používali. Ale oni to tej kortane hovorili už uh, dva roky. Mm. Čiže oni povedali, budete to tam mať zapnuté, bude to takto fungovať. Uh, čiže ja nevidím nejaký problém, že to je zapnuté. Uh, skôr vidím jediný problém v tom, že sa to nedá zatiaľ úplne vypnúť. Mm-hmm. To celé. A s tým vodičákom to malo byť skôr o tom, že uh, jednoducho potrebujete poznať ten operačný systém na to, aby ste tam mohli niečo robiť. Nemôžete chcieť všetko, aby vám to tam všetko vyblíkalo, všade a neviem čo všetko. Máte jednoducho nastavenia, no a sú nastavenia. Keď budeme mať v aute zapnuté rádio, no tak e, je normálne zapnuté, pretože to rádio tam ide. No ja ho môžem jedine vypnúť potom, alebo znova zapnúť. No a no, tiež no, nepoviem ale... nikomu, že dajte mi čudlík na e, vrch volantu, pretože potrebujem teraz vypnúť rádio, no. Hej. To, o toto mi išlo. Já už jsem do těch, do nastavení taky zkoušel saha, a ty nastavení, bohužel teda, e, je trošku něco jiného. Rádio, rádio chápe každý, každý ho vypne, každý ho zapne ale ne každý rozumí e, tomu, co dělají ty jednotlivý vypínače a přepínače, který tam jsou a jejich nastavení. To, to, to ne. Tady, tady ty základní funkce ty by prostě měly být e, systémový v liště, jednoduše popsaný hmm. a aby byly intuitivní. Vy ste si... Se, bavíme sa... se o soukromí a soukromí je zatraceně důležitá věc, hmm. než aby to vyžadovalo nějaký zásadní studium. No, máme tu telefonát, tak ideme už no, skús. pustiť aj telefonáty, lebo ľudia nám to vyvolávajú. Tak číslo 048 381 0101 v tejto chvíli aktivujeme a už nám môžete aj na toto číslo volať a o chvíľočku sa samozrejme dostaneme aj k mailom. Príjemný dobrý večer, počujeme sa? Dobrý večer, to je Pišta. No nech sa dobrý páči. Večer. Dobrý večer. Ja iba chcem povedať, že nesúhlasím s tým, čo bolo povedané ohľadom tej kortány, prečo je zapnutá. Pretože keď sa bavíme o lajkoch, tak vlastne ten systém je otvorený a je nezabezpečený. A keď inštalujete TMG od Microsoftu, čo je vlastne firewallová brána, tak e, túto akciu vykonáva zvyčajne administrátor. Ale by default, keď to nainštalujete, tak je všetko vypnuté. Čiže napriek tomu, že TMG inštaluje odborník, administrátor, všetko je vypnuté. Takisto to platí o Exchange. Je to tak, Janči? Ako inštalujete. hovorí? Ako áno, aj v serveroch všetko je povypínané defaultne, ale to sú trošku iné systémy, trošku pre iných ľudí. Uh, oni zase no, rátajú... No, ale, ale presne o to ide. Tie systémy sú určené pre profikov a napriek tomu sa pamät, pamätá na to, že by mohli zlyhať, preto je by default všetko vypnuté. A keď sa bavíme o naprostých lajkoch, tak tam je všetko otvorené. Tá, tá bezpečnosť je na najnižšej úrovni. A práve tam by mala byť na najvyššej by default. Takže tá logika je tam úplne zvrátená. Nie, nie, práve, že ale ten, ten profík vie, čo má zapnúť. Ten profík vie, ako si to chce nastaviť. On si robí, e, vlastne, ak máme ten forefront zobrať, alebo to TMG, tak e, jednoducho ja viem, že ktoré porty mám otvoriť, ktoré porty mám zatvoriť a, e, a ktorá aplikácia môže prejsť, ktorá nie. Kdežto tu na sa bavíme o globále proste 5 miliónov ľudí, no 5 miliónov, to som povedal, 500 miliónov ľudí, ktorí jednoducho nevedia do toho klikať a preto potrebujú mať všetko zapnuté. No potrebujú majú no, ma, nie, zapnuté. potrebujú, majú to majú. prednastavenie zapnuté a to je to, čo hovorí aj Vlk, že sakra, dočerta, tu ide o súkromie, prečo mi to niekto zapína, keď jednoducho, to, to je vec, ktorá sa dotýka dočerta mojich osobných vecí, ja to chcem mať defaultne vypnuté a keď budem sám žiadať, aby som si to zapol, lebo chcem, tak si to sám zapne. Takže ty možno nevieš, že taká funkcia tam existuje a nikdy si o to nepožiadaš. Preto ti ju tam dali a preto ti dali na výber vypnúť ju. To je celé. No, ale... Administrátor, keď inštaluje firewall, no tak vie, aké to má funkcie, pretože si prečítal 100-stranový manuál od toho. No a vie áno. to, a vie no, to, to on, je jasné, že keby že si si ty, ako používateľ, zobral tú 100-stranovú knihu, tak vieš o Windows 10 presne to, kde to vypnúť. Mm-hmm. No, vidíte, vy, lenže, tak, no, nech sa páči. Lenže ten užívateľ by default tú Cortánu nepotrebuje, pretože celé roky sme bez toho existovali, čiže momentálne sme užívateľovi navnútili niečo, čo doteraz vôbec nepotreboval a dokonca to všetky súkromné údaje vynáša von No viete... zase to nesedí s tou logikou. Je to, je to pres, presne, presne opačne práve, že strážime firemné údaje tým, že TNG by default nič nepustí, takisto exchange nič nepustí. Ale prečo to neriešime aj na úrovni individuálnych zákazníkov? No áno, však hovoríte potom to isté, čo aj my s vokom, jasné. Ne, Nejde skôr o to, že ja dobre, pred desiatimi rokmi sa nepotreboval aj Google, no tak na čo je tu dneska proste, na čo tam chodíme? Eh, ja neviem, ako to vysvetliť, ale v USA sa napríklad eh, Cortana používa hojne eh, musím uznať, že tam ich používa 70 až 80 ľudí, ktorí reálne majú tieto operačné systémy, používajú to vo Windows Phone, a používajú to už aj na, na počítačoch, pretože pre nich je to úplne ideálne. Na iOS sa napríklad používa Siri a Siri sa používa teda v 100% USA. To, to sú normálne štatistiky, ktoré oni vedú, takže oni e, radšej povedia, ako napíšu. A toto sa snaží Microsoft doniesť aj do desktopov. Lenže tu je zase ten rozdiel, že ľudia, e, aspoň u nás, väčšina ľudí pracuje s internet bankingom na počítači. Akože už ide aj tá mobilná sféra, ale stále ten internet banking sa robí hlavne na počítači. Všetky takéto security veci, proste čokoľvek robíte z desktopu a práve tu tie najcitlivejšie informácie vyniesiete vďaka, vďaka práve tomuto systému von. Áno, presne o tomto som aj hovoril, že áno, je tam tá vrstva, ktorá, ktorá to môže, a zatiaľ to není potvrdené úplne na 100%, oni to mm. tam len deklarujú, že môžu sledovať toho človeka, keď chcú. A, áno, e, toto som aj hovoril v predostnom vstupe, že s týmto ja nesúhlasím teda, áno. Mm. To som na vašej strane. Takisto, Osobne si neviem predstaviť nasadiť Windows 10 do firemnej sféry, pretože ktorá firma si nasadí takýto systém do, do domény, tak to je úplne hulváctvo a zvrátenosť, pretože tento know-how, ktoré tá firma má, automaticky vo veľkom ohrození. No presne o tom sme aj hovorili, že Microsoft nemôže až tak vo veľkom sledovať teda tých ľudí, ako píše napríklad tá stránka Aeronet, pretože tá korporátna sféra by ich automaticky odvrhla. Odmietla, hej, že by čiže, ich si ich nezobrala? Čiže oni si toto nemôžu dovoliť, lebo to sú primárne príjmy Microsoftu. Takže ja si nemyslím, že je to všetko také čierne, ako, ako to teraz e, vyzerá. Nehovorím, že to tak nie je. Ale ja sa prikladám skôr tomu, že viac vidíme toho čierneho ako toho pozitívna momentálne. Ja... E, ty sa držíš teraz logiky veci, že, že nešli vy proti sebe, lebo keďže má Microsoft Jasné. prioritne zárobky práve z toho, že predáva svoje produkty korporátnej sfére, tak nemôže si dovoliť, ja neviem, eh, proste pošramotiť si povesť tým, že keď si to nainštalujete na naše servere, tak vám to bude vyťahovať uh, eh, kadejaké údaje. Hej, toto hovoríš v podstate. Presne tak. Uh-huh. No dobre, Ďakujeme za, pos- za telefonát. Samozrejme, ešte sa nám potom môžete dotelefonovať počas relácie, ale musíme aj nejaké tie maily čítať. Majte sa pekne do mhm, počutia. Uh-huh. do počutia. A, vlka máme na Skype, predpokladám. Áno, Chcem sa vás opýtať, vy ste si už e, ten Windows 10 nainštalovali, alebo skôr potom... Áno, mám, to, mám ho na obou počítačích. Na oboch. A to akože ste tak rýchlo si ho tam dali? On je tiež v takom klube ako ja. Prosím? Ja už, já už mám zkušenost eh, s XT, kupoval jsem počítače zase, zase tenkrát a tenkrát tam byla možnost eh, přechodu na Mistu, podobně eh, za nějakou jako promoční cenu. Já jsem mm. to mhm. tenkrát neudělal a tím pádem ty počítače jsem kromě jiného musel, musel měnit kvůli tomu, že XT ztratili podporu a mít železo doma bez podpory a záplatování, to mi přišlo poněkud divný. No a z toho, čo teraz počúvate, alebo z toho, o čom teraz diskutujeme, máte skôr pocit, že urobili ste zle, že ste si to nainštalovali, alebo skôr ste spokojní, že to tam ja máte jsem, a nevadí e, vám to? E, ne, nemůžu říct, že jsem spokojený, protože e, v tom blogu, který jste vzpomenul, mm-hmm. tak tam jsem spustil diskuzi a chtěl jsem, aby někdo, kdo už s tím má určitou zkušenost, řekl, v čem mě ty desítky jak si pomůžou, uživatelsky obohatí. Právě nás, uživatele klovače, to znamená hmm. naprostý lajky. E, <laughs> strhla se velká a velmi kvalitní kuze o bezpečnosti, o e, tom, jak to bude narušovat naše soukromí, ale na tohle, na to, e, co, co mě zajímalo, že když teda ty desítky dám, co mi to, co mi to jako přinese navíc proti osmičkám a osm jedničkám, tak tam nezaznělo vůbec nic s výjimkou jedné repliky přítele Jezevce který na to konstatoval, hele, on ti nikdo neodpověděl proto, že e, odpověď je jednoduchá. Zkrátka ti to nedá nic navíc. No dobré, máme tu odborníka Jana Bugela, vidím, že nám někdo telefonuje. Počkajte chvíľu, odpověď, ano, a potom nám zavolajte, aby ste dlho nečakali na linke. Tak, zásadná otázka prinesie mi Windows 10 aj niečo nové, pozitívne, čo využijem, niečo, teraz mimo Cortany hej, a týchto mhm. vecí, že niečo naozaj, nejakú zásadnú novinku k skvalitneniu práce, alebo viac ani nie, iba, iba nejaké prostredie nové, grafické a dokopy nič. No to si spomenul, to grafické prostredie, je tam štart dlho očakávaný, ľudia, veľa ľudí je veľmi nadšených z toho, že tam je ten štart, takže ja osobne ani moc nie a mne je to skôr úplne jedno, ja som používal aj v 8 jednotke úplne v pohode ten štart. Mm. A ďalej je určite rýchlejší, ten operačný systém je menší, a lepšie spra- spra- spracováva pamäť proste v reálnom čase, čiže menej rámky zažere, a lepšie sú optimalizované tie procesy, rýchlejšie sa to štartuje, je kompatibilnejší so staršími programami, čo som si teda ja všimol, pretože tam normálne som rozbehol, uh, poznám sa hry, uh, ktoré uh, nešli napríklad na 8 jednotke, ale na Windows 10 normálne som ich rozbehol, takisto mm-hmm. to je s programami a, takže a, navyše ponúka teraz a, e, ši, ešte širšiu podporu ovládačov, to znamená, že ty keď nainštaluješ ten desiatku na hociaký notebook, tak on si tie ovládače rovno stiahne a nemusíš nič inštalovať, čo je pre mňa obrovská výhoda. Druhá vec je samozrejme prepojenie, e, teda výhoda pre niektorých. Mm-hmm. Tu aj tá dvojstečná zbraň, e, pre, e, totálne prepojenie s tým serverom, o ktorom sme sa už bavili, že všetko posiela do cloudu, môže posielať. Vieme, že všetci teraz existujú na tých Facebookoch, e, tu na, oni používajú OneDrive, Google používa Google Drive, kde dávate svoje fotky z, z, z Androidov a tak ďalej. Čiže oni sa snažia tento svet pre, preklopiť. Je tam viac plusov ako len ten jeden, alebo teda žiadny, ktorý, no, ktorý Vlk povedal. Uh, uspokojilo vás toto, čo Jano povedal, tieto plusy? Ešte, ešte ak môžem jednu vec, uh, vlastne viac vecí. Ešte no. mňa osobne, teda neviem ako toho kloubáka, či ako toho hovorí klouťáka, <laughs> neviem. Klovače. Klovače. Uh, ale mňa napríklad potešilo, že štyri okna si môžem dať pekne na plochu vedľa seba, pekne si ich akože usporiadať do každého rohu jedno a mne to pri práci strašne pomáha. Ja znám tri okna a normálne fungujem v troch oknách. Ja mám 27 palcový monitor, čiže mne to akože úplne... Mm-hmm. Keď mám nejaký textový editor, excelovský editor a ešte dole mám web browser otvorený, to je ideálna kombinácia. To sa mi veľmi páči. Navyše, donesli virtuálne plochy. Čiže mám viac virtuálnych ploch, nemusím sa obmedzovať na jednu. Toto má Linux už 100 rokov, konečne to má aj Windows, takže tých noviniek tam nie je tak málo. A jediné, čo mňa mrzí, je, že rozdelili ten ovláci panel a že sa dejú tieto veci s tou Cortanou a tak ďalej. Takže... Čiže pre teba to má veľa plusov. Uh, ja som viac ako nadšený z tejto novej uh-huh. veci, ale ja sa skôr vždy upriamujem na tie negatívne veci a ja to skôr dávam. No, vok, upokojili vás tieto plusy, ktoré Jano vymenoval? Já se obávam, že e, ty, <laughs> ktoré by mě zajímali, neumím najít a neumím využít. A ty ostatní, co byly zmíněny jako plusy, tak ty mi neříkali vůbec nic. Mm. Takže eh, zatím jsem si pro sebe nevybral. Ale to není chyba pana Bugela. No, jasné. Dobre, máme na telefónnej linke opäť poslucháča. Myslím, že tam ešte čaká. Dobrý večer. Eh, dobrý večer, to je Dušan z Nových zámkov. Dobrý večer. Nech sa páči. Eh, dobrý večer. No, Mám pre vás zo pár faktov, lebo robím pre veľkú, veľkú korporáciu a presne to mi napadlo, keď som čítal ten článok o tom, čo všetko dosiela Windows, že pani Bože, toto keď nám dajú do firmy, tak o nás budú vedieť všetko. Mm-hmm. No a aj ťa si mi odpísali, takže e, jedna vec, dali dokopy nejaké informácie od Kasperského a ESETu, plus robili nejaké testy tak zistili, že vlastne za prvý týždeň to odoslalo nejakých 2,45 gigadát. Uha. Úplná katastrofa nastala, keď eh, tam nainštalovali aplikáciu na APS údaj od eh, Kaspersky Lab. Ale overili to a v podstate to stojí. Druhá vec je, že uh, keď sa tam nainštaluje aplikácia na Facebook, tak za 24 hodín vám odíde z počítača nejakých 10,4 GB dát čo ako bola úplne sranda. No a e, poslali ma aj aplikáciu, ktorou sa to dá zastaviť. No ale tá aplikácia to zastaví a potom následne nejakým updateom sa to po nejakom týždni znovu zaktivuje a znovu tie veci, ktoré boli zastavené, tak sa znovu rozbehnú. A ten update sa ako dostane do počítača? Ten si ja stiahnem, eh, či ono apka, ktorú si stiahneš, normálne nastavíš, zablokuješ tie veci, odfajkneš tam, že nechceš posielať no. a ono to zastaví. Ale ako jednu vec, ktorou sa to dá tiež zastaviť, to mi napísali, mhm. že musíš mať zlý internet. Keď e, klesneš e, na, na úroveň GPRS, tak v mhm. tom momente to prestane odosielať. Takže tie namerané data, čo merali, áno, môžu súvisieť aj s tým, že ak máš optiku, tak to odošle všetko, čo sa dá. Ak máš niečo pomalšie, tak to neodošle všetko a odošle len čas, časť. Takže je to celkom zaujímavý systém v úvodzovkách. Druhá vec je, čo sa týka tomu, čo hovoríte, že môže si ľudia zablokovať. Ja si myslím, že tu sa kruto kalkuluje s tým, že 90% populácie sú, jak vy hovoríte, no. čude lamy, ktoré fakt netušia, čo vlastne do počítača si dali. Uh, chcel som sa spýtať na, tie, uh, na ten obrovsk, na to obrovské množstvo ale to dát. veľa dát. No, čo toto, ale dobre, tak, ak je to tak, ako hovorí, však dostal nejaké informácie, ano. hej, tak to by čo znamenalo? Toto nám povedzte lajkom, že čo to teraz znamená, že toľko to dát to ja. stiahlo? Čo by to mohlo znamenať? Toto ma zaujíma. No, mňa by to tiež zaujímalo, lebo e, robím s fotkami a viem si predstaviť, že 10,4 GB dát za 24 hodín. To sú šialené dáta, len keď si zoberiem nejaké fotky alebo súbory a tak ďalej. E, chalani ako mi píšu, že meranie cez Kaspersky lab. Takže už detailný, viac, viac detailov mi nepísali, takže oni si tiež nevedia predstaviť, že toto by sa namontovalo do firmy. Mm-hmm. Takže to je taký ten môj pohľad. Ja nejak robím s počítačmi dosť dlho, bežne si inštalujem Linuxy, Windowsy, robím v obidvoch systémoch. Uh, toto je akože pre mňa silná káva, tak by som to nazval. Mm-hmm. dobre, ďakujeme veľmi pekne za tieto informácie. Maj sa pekne ahoj. No, tak náš telefonujúci si nevedel predstaviť, čo by to mohlo, kde by mohli sa tie dáta strácať. Ty máš nejaký nápad, že kam, čo by to mohlo ísť? Kde? Až takéto mi dať určite nie, to netuším. Ako 10 giga, dát, tak to je naozaj hromada, ak by sme to brali ako nejaké textové dokumenty alebo niečo, alebo nejaké heše, alebo čokoľvek. Uh, to no však, je, počkaj, to zobra, zoberie to celé počítač. No prakticky, ak by som to mal zrátať, tak ako on povedal, že tam najprv tam bolo nejakých 24 giga, alebo niečo také, čo tam merali, alebo niečo no, také. No. Či 2,4 alebo 24? 2,4. 2,4. No ale, ale tak, tak je to veľa. Ale 10 giga je naozaj veľa. No a toto, e, počkaj, zoberieme telefon, lebo toto už budú asi iba telefonáty a maily dokonca, ešte maily sme, za... počkaj, do jednej ráno tu budeme dnes, to sa priprav. A toto, že to sa ako, ako stiahne tie 2,4 GB? Ty, ty si nainštaluješ Windows 10 a Aha. ono to začne ťahať a ty ani nevieš, že niečo ťahá? Nie, ono či... toto odosiela do Microsoftu 10,4 GB. Odosiela z môjho počítača áno, niečo. Áno. A ja to, že mi to odosiela, mňa to nejako ten systém upozorní, alebo to sa deje podprahovo, že ja o tom ani netuším? ja to nikde nevidím, že sa niečo odosiela. No to pod právom, ako samozrejme tá pre, komunikácia prebieha na pozadí toho operačného systému, takže ty reálne nevidíš, že by si niečo odosielal. Čiže ja nevidím nikde, že by mi niečo i, išlo no, preč do mňa. Vieš? Na Lebo teraz napríklad máme tu vlka, e, klovača, hej? A teraz on si to už dal na oba počítače a teraz predpokladám, vlk, že vy ste nevedeli o tom, že vám to niečo odosielalo. Já jsem věděl, že to něco posílalo, protože jsem viděl, že mi, že mi funguje, pracuje disk i v době, kdy nic nedělám, tak jsem si dal sklad, zkratku CTRL Alt a Del, kdy mi to vyhodí e, eh, takový ten sledovač procesů, který ano, tam jsou a, ano. a tam, tam je to vidět, že to hrabe a je vidět, kolik, kolik je zatížený procesor a diska, takovýhle věci. No ale toto, toto zase ja musím povedať, že ak tam máte antivírus, tak antivírus môže preskenovávať celý počítač, Hej, keď je, alebo ešte sa defragmentuje hard disk, takže uh, on sa tam akože optimalizuje na pozadí. Čiže ja by som sa skôr pozeral v tom task manageri, uh, keď tam máte tu, eh, ten performance, ako to povie, uh, uh, výkon. Vy tam tiež no. máte ten druhý tab výkon a tam máte potom, že Wi-Fi alebo Ethernet. A, takže tam by som sa skôr pozeral na to, že či to niečo dosiela. Ja ako tu nám mám teraz asi 3 hodiny zapnutý laptop a odoslal sa asi 16 mega uh, dát ale ja mám zapnutý aj Skype, aj Facebook a cez Skype som dokonca posielala primálne mm. nejaké súbory, takže uh, neviem. Dobre, ale v každom prípade ja, keď si nainštalujem Windows 10, začne niečo odosielať a ja to nevidím, že mi to odosiela. Nevyskočí mi proste žiadna bublina, že dobrý deň, pán Koroni, ďakujeme, že ste si nainštalovali, v tejto chvíli posielame do Microsoftu toto, toto, toto, to, nevypíše. Nie, ty si to spravil no. dva kroky predtým že si im to potvrdil, že, že môžeš. som niekde niečo odklikol, že áno a už no, oni Respektíve nevypol si to, tak. tak. Dobre, opäť posluchač na telefóne, dobrý večer. Dobrý večer, tu je Marian Prvák. Dobrý. Večer. Nech sa páči. Počujeme sa, lebo už predtým som vás ste ma prijali a ja som vás počul. My vás počujeme, dobre. Dobre. Uh, OK, takže problém uh, som videl operačný systém no, asi v tom som rozdielal na Linux a Windows. Takže Windows uh, je uzavretý a vlastne všetky platformy, ktoré sú uzavreté, odpočúvajú, sledujte dáta tých e, užívateľov, či už z pohodlia toho, že môžu opravovať ten systém na diálku, Jano tu jemne krúti hlavou, neviem, čo to znamená. Ne, s týmto nemôžem úplne súhlasiť. On je síce uzavretý pre e, verejnosť, ale každá vláda, ktorá dostane, ktorá si vyžiada uh, kód Windowsu ako takého, tak ho dostane. Dokonca ho má k dispozíciu že česká vláda a Slováci si to nevyžiadali. A, takže není až tak uzavretý. Ja neviem, ktorý štát by si dal takéto špehovátko v rámci aj hlavne v týchto napnutých časoch, a, tak neviem, kto by dal takéto špehovátko, ak by to teda bolo takéto špehovátko a, do štátu. Čiže ten, ten software je otvorený pre niektorých vybraných. Mhm. Halo? No. Počujeme sa? S poslucháčom? Nepočujeme. Telefonista nám asi teraz odpadol. Ale, ale ešte, neviem. ešte, ak môžem k tomu Linuxu... Ale on... však zavolá, hádam, lebo vidím, že ho tam... Nie všetky, Počkaj, nemáme nie všetky sú otvorené a nie všetky funkcie tých operačných systémov Linuxových sú, pretože oni používajú aj komerčné komponenty, ktoré tam sú doinštalovávané. Čiže základ toho operačného systému môže byť open source, ale počas inštalácie sa môžu stiahnuť nejaké komerčné softvery, ja mňa teraz napadne narýchlo ten Freienhauer e, MP3 koder, e, ktorý tento zrovna nerobí nič, ale tam napríklad do Ubuntu sa inštaluje ten Amazon a tak ďalej a ten už odosiela informácie o tom, čo šťukáš do toho vyhľadávača, e, kde beháš potom Ubuntu v tom Unity a tak ďalej. Takže ono to tu je vo všetkých operačných systémoch. Ja zase, a dá sa to samozrejme tiež v Unity vypnúť alebo v Ubuntu, ale nikto zatiaľ nenamietal, že je to zapnuté defaultne. No. Mm. Uh, eh, Vok, máte nejakú otázku, aby sme vás nevyšachovali z nášho rozhovoru? Ak máte niečo na toto, čo sa tu teraz rieši, chcete ne, niečo to dodať? Šlo, to šlo mimo mne, tady môžu jenom poslúchať. Aha, dobre. Uh, pozerám, že asi by sme si mali aj pesničku, lebo presne 22 hodín, však ostante vy všetci na linke, čo tu ste. Dáme si krátku hudobnú prestávku a po nej budeme samozrejme v našej debate pokračovať. Ja len chcem povedať, že ak sa nám chcete uh, dotelefonovať, tak bude dobré, ak uh, priamo vytočíte číslo 048 381 0101 alebo nám samozrejme môžete písať aj maily na studiozavináčslobodnyvysielac.sk My po tejto pesnička už sa dostaneme aj k vašim mailom. Môže byť, že mnohé maily sa budú pýtať na to, čo sme tu už riešili, lebo v podstate od začiatku... matka Hej, ale v podstate od začiatku relácie nám tie maily chodia vidieť, že toto naozaj ľudí do značnej miery e, zaujíma, takže samozrejme sa dostaneme aj k mailom, ale to až po pesničke, takže vy ostaňte samozrejme na našej Skype linke po pesničke sa e, dostaneme ďalej, lebo chceli by sme sa ešte samozrejme pozrieť aj e, na to, že či je to vlastne problém, že keď nás niekto sleduje, lebo ja som to tam v úvode povedal, že sú aj také názory, že niekto tvrdí, že však a čo, že nás sledujú, no tak že sledujú nás zo všetkých stran, tak bože, jeden Windows 10 hore dole, no. Tak aj o tomto sa porozprávame, ale teraz už uh, spomínaná pesnička, dáme si niečo také milé na rozptýlenie. žobujú si ráno černé papírové boty. Až i moje stará pochopí, že nejdu do roboty. Až vyjde dlouhý průvod smutečných hostů na Slesku Ostravu od zikorova mostu, až to se mnou sekne, to bude pěkné. Pěkné, fajné a pěkné, až to se mnou definitivně sekne. Aby všetkým bylo jasné, že mě lidi měli rádi. Ať je guláš silný, babi smutné, muzika ať ladí. Bo jak jsem nesnašel šlendrian ve výrobě, nebudu ho trpět ani co jsem v hrobě. To bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné, až to se mnou definitivně sekne. niekterým to se kaže až nevíš, co se robí. Jestli pomohla by deka nebo teplo mladé roby. Kdybych si mohl vybrat, chtěl bych hned a honem, ať to sem šla hned a jak se starým McDonem. To bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné, až to se mnou definitivně sekne. Jediné, co nevíme, si startku nebo Spartu. bych tam nahoře v nebi nerad trhal partu. Na každý pad sebu beru bandasku s rumem borům, nemůže uškodit, když pije se s rozumem. To bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné, až to se mnou definitivně sekne. Já vím, že poženej si, ale kdyby třeba byl, tak Hodně na cibru, kde leží starý Lojza Mil, tak Z Lojzu chodili jsme do Orlove na základní školu, farali jsme dolů, tak už doklepem to spolu, až to se mnou sekne. Pěkné, to bude pěkné, až to se mnou definitivně sekne. Až obujú si ráno černé papírové boty. Až i moje stará pochopí, že nejdu do roboty. Kdybych co chtěl dělal všechno málo platné, mohlo to být horší, nebylo to špatné, až to se mnu sekne. Kdybych co chtěl dělal všechno málo platné, mohlo to být horší, nebylo to špatné, až to se mnu Tak, príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. Počúvate reláciu v prvej línii, o ktorej je jasné, že ju dnes potiahneme ďalej, lebo o tom svedčí poslucháčsky záujem. Máme tu obrovské množstvo mailov, telefonátov. E, dnešnú reláciu moderujem spolu s mojim hostom Jánom Bugelom. Bavíme sa o téme Windows 10, o tom, či je tento nástroj nebezpečný alebo nie. E, máme zároveň aj na Skype linke človeka, ktorý sa na svojom e, portáli tejto téme tiež venoval, skrz teda blog, ktorý tam vyšiel E, tento človek, volajme ho Vlk, je na našej Skyblinke. E, pôjdeme na maily, ale predtým by som ešte rád otvoril jednu vážnu tému a to je tá, čo som vlastne hovoril aj pred pesničkou, že dobre, my sme doteraz hovorili, že kde všade vás ten Windows môže nejakým spôsobom oberať o súkromie a kde všade by to mohlo byť nebezpečné. Nie všetko sme povedali, ale zhruba tie zásadné veci boli povedané. A teraz dostávame sa k podstatnej veci. Je toto problém, alebo to nie je problém? Lebo sú dve skupiny ľudí, sú dva tábory. Jeden tábor hovorí o tom, že je to veľký problém, my musíme veľmi bedlivo dbať na to, kde nás všade sledujú, kde nám čo odoberajú a je to veľký prúser a musíme všade dávať pozor a všetko sledovať. Druhá skupina hovorí, viete čo, vykašlite sa už na to, alebo už je to úplne zbytočné, Znova opakujem, jeden Windows 10 hore-dole, keď zablokujete Windows, že si ho nenainštalujete, ste smiešni, ak si myslíte, že vás nesledujú cez váš Android a cez iné aplikácie, ktoré máte povedzme vo svojom počítači. Tak, teraz sa budeme troš- trošku o tomto rozprávať. Tak, na úvod dáme slovo Vlkovi. Ako to vidíte vy? Vy ste zástanca toho, že jednoducho naozaj treba dávať na všetko pozor a zvažovať, kde si čo nainštalujete, alebo skôr razíte tú teóriu, že už je to viac menej jedno, lebo už vás aj tak všade sledujú. Ako to vy vidíte? E, zase, já nepatřím ani do jedné skupiny. Já e, bych to e, definoval jinak. Tohle Windows 10 mi připadají jako klasické otevření nový pandořiny skřínky. Je jasný, že, nás, že pokud je zájem na špehování, tak to fungovalo, to fungovalo už předtím a bude, bude fungovat. Tady Windows 10 neznamenají nic jiného s jednou jedinou změnou, ale ta je děsivá že to je komplexní sledování a komplexní sledování všech uživatelů Windows. To je nová dimenze, to je něco, co prostě dřív, dřív nebylo. Eh, jestliže, jestliže vás někdo chtěl sledovat, tak musel sledovat vás, ale tohle je globální sbírání dat pro strýčka příhodu. A Windows desítky Já se klidně přiznám k tomu, že z tohohle úhlu pohledu jsem to začal posuzovat až teprve, když jsem slyšel dneska večer pana Bugela. Čili my jsme se dostali do úplně jiný sledovací dimenze, než jsme byli před Windows desítkama. To je ten problém. Tohle mi dělá starost. No ale myslíte, že my sme sa do tej dimenzie dostali až Windowsom 10? Neboli sme ano. v tej dimenzii už predtým inde? Eh, ne, je rozdíl, jestli... Takhle. Dejme tomu, že dřív jsme byli v pozici někoho, na koho mohli pověsit eh, klasickou sledovačku od tajní policie. Jenomže dneska to vypadá tak, že všichni, kteří mají Windows desítky, tak si, tak si dobrovolně připnuli sledovací náramky. Mm-hmm. To je ten rozdíl. Rozumím, dobre. Na vás museli pověsit toho tajného, když to dneska máme všichni sledovací náramky. A ešte si ich aj sami podľa toho, čo hovoríte, tam. ešte dobrovoľne nainštalujeme a samozrejme zadarmo, ako inak, lebo to nás baví. A, Jano, ako to vidíš ty? Je to tak, ako ho to hovorí Vlga, lebo jednoducho je to skôr o tom, že už dávno sme boli takto intenzívne sledovaní a Windows 10 je proste už úplne jedno, že či nás ona sleduje, lebo už to sledovanie tak či onak beží. Nie, ja som sa neraz rozčudoval aj v čude nad tým, že zase ma tu niečo ďalšie sleduje. Takže ja osobne si myslím, že treba byť ostražitý a treba proti tomu nejakým spôsobom bojovať. To je možno silné slovo, ale ale určite nie som za to, aby o mne nejaký operačný systém odosielal údaj, ktoré nechce. No dobre, ale ty sám si hovoril, že napríklad eh, Android, teda operačný systém v telefóne, Odo, keď ja ťa tu odfotím teraz, ťa cváknem, jak tu u nás sedíš, no tak on kľudne si tam proste tú fotku odošle na nejaké svoje servery. Je tak? Presne tak. No. Ale musíš to mať zapnuté tiež to synchronizovanie, ale ono je tiež akože prednastavené. nastavené, že to, že to áno, chcem. No áno. dobre, takže ja napríklad s môjim telefónom určite ti to odošla, hej? No. I tam na server k ním. A teraz, aký má význam sa rozčulovať, že mi to robí aj Windows 10, to isté, keď už mi to robí aj Android. No pretože ja som sa rozčuloval aj pri Androide. Ja to mám všetko povypínané, ja tam mám rôzne aplikácie, ktoré zabraňujú tomu, aby nejaká nejaká aplikácia hráčokoľvek išla na internet. Ono mi to ten telefon hlási, jednoducho poviem nie a koniec. Mám tam rôzne firewally, mám tam rôzne nejaké upcheckery a neviem čo všetko. Čiže ja sa proaktívne chránim. Dobre, ale ty si rozumieš, ty si úzka skupina ľudí, ako drvivá väčšina ľudí, no, to má že... všetko ponastavované tak ako ja, že prioritne so všetkým súhlasíme. A teraz tá moja kľúčová otázka znie, že naozaj prináša Windows 10 nejaký, ako to povedal Vok, že nový rozmer sledovania. Nie je to len presne to isté, čo už sa tak či onak deje. Ja viem, že dobre, ty si to vieš vypnúť, aj ešte zo pár osvietených ľudí ako ty, ale pre nás ostatní plebs tuto pobehajú, pobehujúci, že nám to prináša Windows 10 nejaké špeciálne nové ohrozenie, sledovanie, tak ako to hovorí Vlk, že ešte si teraz nejakého tajného agenta na seba na, nalepíme, či len proste ten istý druh sledovania, ktorý už robia telefóny a iné aplikácie, no, ktoré no, tak či onak takto, máme áno, áno, je toto sledovanie ako Android alebo iOS, ale v rámci desktopových uh, e, počítačov, teda desktopových aplikácií. To si čo teraz povedal? Desktopový, desktopová aplikácia? Hej desktopový operačný systém je, ktorý je na počítačoch, na notebooku a na normálnych počítačoch. Uh-huh. Pre normálnych takých, ako sme TI. Hej, potom máš ešte serverové, ktoré sú určené špeciálne pre servery. Ale tieto desktopové operačné systémy sú proste v notebookoch, tieto Windowsy, uh-huh. Professional, uh-huh. Home a tak ďalej. No. No a áno, je to nový rozmer sledovania, čo sa týka desktopových operačných systémov. A v čom je nový? Čo nové prináša? Dobre, Cortanu, no, ktorá to sme môže... už asi povedali no. niekoľkokrát, že oni, vieš, ono <laughs> zase, Eh, je to dvojstečná zbraň samozrejme, hej, lebo to sledovanie, na jednej strane niektorí chcú, aby ich to takto, uh, toto je lebo v úvodzovkách je to sledovanie momentálne, pretože nemáme to nikto potvrdené, že reálne ten Microsoft posúva data NSA, ale aj v, samozrejme tu napadol Snowden, aj tie, eh, pán Vlk hovoril, že Yahoo a Google a tak ďalej posúvajú informácie. Áno, aj Microsoft je v tom namočený. Aj Microsoft posúva informácie do NSA, takže uh, Vieme, že všetky tieto konšpirácie už niektoré boli, teda všetky, niektoré boli už potvrdené, mm. takisto ako ten whistleblower Snowden eh, vyniesol von. Takže áno, je tu reálne riziko obávať sa toho, alebo je tu reálne riziko toho, že tie moje dáta, ktoré odošle Windows 10, alebo Windows 8 jednotka, alebo ktokoľvek, eh, hociaký operačný systém, či je to už Ubuntu, alebo, alebo Android, alebo iOS, alebo macOS X, a eh, môžu byť zneužité na to, aby som mal nejaký postih. Ešte viem, že tieto dáta sa storujú, teda sú uchované minimálne 15 rokov. Takže a keď niekto už odošlo 10 giga dát no, e, dobré, ale toto neprináša Windows 10, tú novinku, že 15 nie to, rokov. Nie, nie, nie Rozumieš, to novinka. Je to novinka ja na ťa... poli desktopových operačných systémov. No ale inde to už funguje. Ja do toho skúsim vstúpiť. No, dnes nech sa váči. V 8 jedničkách není, nebo v 8 e, nemluvě o dřívějších e, variantách e, Windows, tak nebyla, nebyla třeba Cortana. E, v těch předchozích taky nebyly, nebyly um, skydrivery a takovýhle, takovýhle věci. Prostě nebyly cloudy. Jo? A bol, bol, bol. Jo, ale Čili to je ten rozměr toho, co se sleduje na počítačích, je dneska prostě o několik řádů vyšší a v jiné kvalitě. Ale já, když dovolíte, tak jsem si vytáhl pár citátů z diskuze, která byla na kose mm-hmm. k Windows 10 a e, přečtuje, bude to pár vět. Kolega F e, napsal, mimo jiné teda, správný operační systém by měl být jako správná vláda. Nemusím o něm nic vědět, funguje dokonale a neplete se mi zbytečně do života. <laughs> Když si dávno byly snahy zadrátovat operační systém do paměti počítače, jenže se okamžitě přišlo na to, že se na tom nedá vydělat, ani se, to nedá, ani se tím nedá šmírovat a snahy skončily. A zadní vrátka už dnes e, můžou být úplně ve všem, i ve firmwareu, přímo v čipech. Pokud se objeví něco, co by je mohlo zavírat, jako svého času soukromé šifrování, velmi rychle se to zakáže. Stále je zvyšovaná závislost každého uživatele počítače na internetovém připojení, e, připojení, což vůbec není výhoda. Je to něco, na čem se pracuje už hodně dlouho a má to nejen ekonomické, ale, ale i strategické důvody. Je to ovšem něco podobného jako ničení planety. Nelze, nelze tomu zabránit. A poslední věta, kdyby Orwell věděl o IT, co víme my, dělám v IT taky už dost dlouho na to, abych věděl, že nejlepší elektronika je ta v kontejneru a nejlepší počítač je žádný počítač. Ale toho ohrožení bych se tolik nebál. Jde především o peníze, o moc peněz. Eh, z těchto dokonale, až eh, z mého hlediska bych nesouhlasil s tou poslední větou. Eh, já bych ji změnil na Zatím jde pouze o peníze. O hmm. moc peněz, ale zítra to může být úplně jinak. Aby som možno ešte nesúhlasil ani s tým, že najlepšia technika je ta, čo je v kontajneri, lebo ja si zase neviem celkom predstaviť, ako by sme fungovali bez techniky úplne. A zase asi to mi Jano potvrdíš, že, lebo vieš, niekto teraz povie, že no, že to je vlastne ukážka toho, že sa musíme naspäť vrátiť k písacím strojom. <laughs> Takže vlastne ani to nie je už celkom, ani to nie je celkom bezpečné. Hej, že Ale aj to sa dá odpočívať samozrejme. Veď, veď práve, ja chcem tu povedať, že ja som, my sme sa o tom rozprávali pred reláciou, ja som tu mal raz jedného človeka, ktorý uh, pracoval v tajnej službe, konkrétne v Českej republike, v Českej tajnej službe v Biske pôsobil. A on hovorí, že my sme mali zariadenia, ktorými vieme proste od, od chvenia okna podľa toho, aká je frekvencia toho, ako vyklepete do písacieho stroja, lebo každá tá, tá palička písacieho stroja má in, inú vydáva frekvenciu, iný, iný, iný kmitočet hlasový a iné chvenie okna spôsobuje, čiže od chvenia okna sme vedeli odsledovať, od uh, čo daný človek písal na písacom stroji to je jedna vec, že keď si myslíte, že prejdete napísať cez stroje a budete chránení, že vyzerá to, že ani nie. A navyše, Janči, my sme raz asi aj sa mi zdá, že riešili, alebo neviem, či sme tú otázku riešili, že či sú ľudia dostatočne chránení tým, keď majú počítač odpojený od internetu, od siete, tak ako hovoril aj Vlk, že ja tam chcem to tlačítko Wi-Fi, aby som vedel určite, že som odpojený od, od e, internetu a tým mhm. pádom som chránený. <laughs> Neviem, či sme túto tému riešili a ja som kde si zachytila, teraz mi počíta to špekulácia, konšpirácia, alebo je to pravda, že dáta sa dajú stiahovať z počítača, aj keď nie si pripojený na sieť, tú internetovú, Aha. stačí, keď si pripojený na sieť elektro, elektrickú, teda káblom do, do zástrčky Aha. klasickej. Dajú sa? Dajú. Cez, káblo, cez sieťový kábel stiahovať Áno, dáta? dajú. Dokonca sa to dá spraviť úplne nejakým trápnym telefónom starým. Robili to nejakí vedci, a my sme to nejakú dobu dozadu, na dva týždne alebo tri, riešili aj v Čude. A sme to tam normálne popísali celé. A ten článok, neviem, či by som našiel, ale keď tak ho môžeme niekde uverejniť potom, mm. ale oni infikovali ten počítač prakticky nejakým vírusom a on, ako čítal tie dáta, tak zvyšoval napätie a znižoval v nejakom reálnom čase mm-hmm. a mhm. podľa toho dokáže na druhej strane vyskladať si reálny obraz tých dát, ktoré to je neuveriteľné, no. Vlk, nezaskočila vás táto informácia? Že... Já jsem článek četl taky, čili, čili tohle vím, ale mm. dneska většina populace nemá klasický počítač bednu, ale má notebook. Takže tam přijít na bateriový provoz. O, ale to máte... Ja... si nemyslím zase. No, ja, ja si myslím, že väčšina ľudí má ten notebook na sieti pichnutý, že málo kto ide len cez baterku. No, tam, ide, tam ani nejde o to, či je to na baterke alebo v sieti, tam ide o to, čo ten zdroj. E, ktorý je v tom laptope, či už ten zdroj ide na baterku, alebo či ide na elektrickú sieť, e, to je jedno, lebo oni odos- ono dosiela ako nejaké, ako som to povedal, nejaké vlnové dĺžky, ktoré sa dajú zachytiť proste GSM telefónom, ktorý mm-hmm. bol špeciálne tiež upravený na to, aby tie vlnové dĺžky e, dokázal chytiť. No, Takže... No, veď, vieš, preto o týchto veciach hovorím, lebo tu je naozaj veľmi vážna otázka, že či, teraz akože ja, Eh, musím tu zastávať tú stranu, ktorá hovorí, že akože toto je všetko krásne, čo tu rozprávate, ale to sledovanie tu funguje už strašne dlhú dobu a keby ste vedeli, čo všetko. Ja som niekoľkokrát tu v tejto relácii spomínal film eh, o Edwardovi Snowden, Snowdenovi, volá sa to v preklade, že občan 4, eh, alebo teda v klasickom tom znení anglickom Citizen 4, Pozri... Je zadarmo dostupný. Teraz. A dokonca zadarmo, áno, zadarmo? No. no. Tak prosím vás, pozrite si ho, že keď ten film dopozeráte, tak, tak sa zbláznite z toho, čo my tu teraz riešime, že to sú tak smiešné hlúposti, že či mne tu proste niekto niečo tuto odchytí z mailu, že ja už mám proste pocit, že toto vedeli spraviť pred 20 rokmi, že my sa tu už bavíme o úplne iných veciach dnes. Čiže, čiže ja tu musím proste dnes aj zastávať aj tú pozíciu toho, kto hovorí, že viete čo, toto je napríklad, vieš, chcem toto povedať, že toto by mohlo slú- niekomu slúžiť, tá, toto všetko, čo sa spustilo okolo Windowsu 10, na likvidáciu e, samotnej firmy Microsoft, alebo poško- ne, úplne likvidáciu, nie, ale ekonomické poškodenie tejto firmy. Hej, že niekto tu niečo takéto spustí, aby tejto firme poškodil. Čo si o tomto myslíš? No, že je to dosť možné, pretože ako sme sa bavili o tej korporátnej e, sfére, ako aj posluchač, čo nám e, volal, tak ak to dostal 10 giga dát a ty tam naozaj e, máš nejakú firmu ako Boeing alebo niečo také, no a on bude <laughs> odosielať od tebe všetky dáta na internet, tak ako je mi to ľúto, no ale ja si taký operačný systém do počítača nedám jednoducho, takže mm. a, vyzerá to ako, no počkaj, ale, dobre, ale to ale teraz ja teraz nechcem, iné hovorím, ja teraz ja nechcem hovorím, ako... že niekto by mohol rozšíriť takúto vec o Windowse no však, povedzme, že áno, teraz je tá vec e, rozšírená, ale Microsoft si za to môže sám. Hej, pretože Microsoft tam dal nejakú kortánu, ktorá odosiela informácia aj keď je vypnutá. A odchytáva tvoje klávesové veci, ktoré píšeš, keď e, hľadaš v Bingu alebo aj. hľadaš v Edge a tak ďalej. Sú tam vrstvy, ktoré sa môžu kedykoľvek aktivovať, ak sa pre niekoho staneš nepohodlný a jednoducho ťa môžu sledovať v tom danom momente v reálnom čase, takže oni za to môžu reálne sami. Mhm. Takže ako v poriadku, e, ak niekto chce takouto, ako ten Aeronet alebo ktokoľvek, ak chce a poškodiť Microsoftu. Ale oni im zadali dobrý dôvod no, na to. Tak hej, áno, že, Microsoft im dal teda sakramenský dôvod a ja som strašne rád, že taká stránka ako Aeronet reálne existuje. Ja som to síce skúšal, mi sa to nepotvrdilo, ale mm. Ako aj poslucháč hovoril, môže to byť tým internetovým pripojením, pretože ja mám uploaden 1 megabit. Hej. A to znamená, že to je nejakých eh, 512 KB, ale nie 256 KB. Že on čo povedal, že keby si mal optickú sieť, tak by to cuclo viac? Či, čo on hovoril? Že... Delené 8. No uh, áno, keby som mal optickú sieť, možno takto, takto ide, takto ide nejak že Cuclo málo iba preto, lebo máš... Že má možno mali... Áno, presne tak. Kábel, hej. hej. čiže, čiže preto to teraz tu na testu, <laughs> inak sorry, <laughs> ja tu klikám a hej. testujem nie, už Windows 10. Že čo všetko, Máme tu testovanie v priamom prenose. Vok, ja som tak cítil, že ste chceli asi niečo povedať ja som asi skočil do rečí, tak prepáčte. Môžete doplniť, ak, ak teda ste chceli k tomuto niečo dodať. Ja jsem to spolknul, já jsem, ja som, ja som to spolknul, přece jenom už jsem starší ročník, jenom eh, k těm psacím strojom si dovolím poznámku, že jsem z generace, která pamatuje dobu, dobu nejenom před počítačema, pamatuje dobu i před kopírkama, Pamatuje, eh, pamatuje dobu i dokonce i před televizí. Čili my si ten eh, život bez tohohle všeho umíme představit, ale byl by, byl by zatraceně nepohodlný. Ale znova se vrátím, já už vím, co jsem chtěl říct. Eh, z mýho hlediska, znova opakuju, je rozdíl, jestli, na vás, jestli vás někdo bude šmírovat tím, že na vás bude muset nasadit tajného policistu a bude, bude vám měřit chvění na okne aby zjistil, co píšete na psacím stroji. A je úplně, je úplně něco jiného, když jenom bude kontrolovat servery, eh, na serverech všechno, co dělají počítače, který mají eh, Microsoft 10, eh, teda Windows 10. Mm-hmm. To, to prostě jsou rozměrem dvě úplně jiné věci. Jo. Nemůžete kontrolovat, nemůžete na každého člověka ve státě nasadit tajného. To prostě nejde ale můžete z jednoho místa kontrolovat všechny počítače z Windows 10 celkem pohodlně. No to áno, je, ale ja, ja, ja sa len snažím povedať, že toto je tu už asi dávno, že dávno není, pred Windowsom není, ne 10. V tomhle, ne v tomhle rozměru, protože e, žádný operační systém, nebo možná teda, že to, že to povoloval Android, možná, že to povoloval eh, operační systém Apple, neříkám, že ne, ale ti, kteří měli Windows, tak v podobném rozměru je nebylo možné univerzálně kontrolovat. Dneska ano. No, v tomto musím súhlasiť ako jednoznačne a ja to som sa ja veľakrát obával a všetci ma nazývali vtedy konšpirátorom, že bude nejaký unifikovaný operačný systém a tí ľudia o nás všetko chcú vedieť. Ale veľa ľudí mi na to vtedy odpovedalo, že však ja aj tak nemám čo skrývať. Alebo som si toho vedomý, že keď idem na internet, že samozrejme, že som nejakým spôsobom e, nahý na tom internete, že o mne všetko vedia. Takže Ehm, preto, preto by som aj vyzýval všetkých, nech sú na tomto opatrnejšie a nech nejak tlačia. Ja neviem čím, ako petície vám určite nepomôžu nejaké internetové. Jednoducho buď to nepoužívajte, odmetnite to, alebo ja neviem. Ale mám taký blbý pocit, že ako už povedal pán Vlk, že bez tej elektroniky, ten, teda vlastne s tou elektronikou je ten život komfortnejší a dneska si už nevieme ani predstaviť bez toho, aby niektoré deti išli na Facebook a neaplodovali tam tie svoje fotky a neviem čo všetko. Takže Eh, tá nová generácia to teraz už bude ťahať. Už ani tá nie je moja, <laughs> hej, ale tí 14 až 20 roční, takže a toto je celová skupina, ktorú oni potrebujú teraz naučiť. A ako si povedal, na začiatku si myslím, že spomenul čipy, tak presne to je to. Vy ten čip budete, budete mať sami benefit. No, pod kožu vám dáme. Budete môcť platiť rýchlo a budete mať dva, minus 10% z DPH, ak si dáte, ak si dáte čip pod, eh, pod, eh, akože pod kožu napríklad. Hej. No a keď toto spravia, no tak si to spraví 500 tisíc ľudí a zrazu to bude povinné. O roky. Ja som... Proč by čipovali, když každý z nás tahá mobil, takže o nás, o nás eh, v podstatě ty údaje mají eh, už jenom z toho, že nosíme mobil, kde vás eh, trasujou. Každý... To hej, ale ja to napríklad vypínam a napríklad aj celému môjmu okoliu, ktoré ma o to požiada, tak to vypínam okamžite, takže... Uh, vy vypínáte, vy vyndávate baterku z mobilu? Uh, nie, uh, ale dávam z baterky preč ten čip. Ten uh, kartu GSM, ktorú eh, máš? Nie, nie, nie, nie, nie. Ty, Čo? keď vyťahneš baterku, no. a keď si pozrieš baterku, napríklad Samsungovsku, no. a keď začneš odliepať tú fóliu, tak je tam čip. V baterke čip nejaký? V baterke je čip, áno. A čo on tam no, robí, ten čip? No to práve neviem, ale ja ho som ho dal preč preč <laughs> Ako môžeš skontrolovať to, že či sa neprehrieva tá baterka alebo niečo, no. ale jednoducho ja som ho odlepil, vyhodila bolo. No ale vlk chce asi no, ale... povedať to, že kým tam máš baterku, tak ťa môžu odpočúvať ano, a tieto veci, nie? To je druhá To ste vec, chceli ano. asi povedať. Či... Nejenom, nejenom eh, odpočúvať, ale přesně v každém okamžiku je přesně známa například vaše poloha. Jo. To, Áno, to mi, to mi je úplne jasné. No a teraz otázka znie, že na čo by nám dávali čipy, keď už to všetko majú cez naše Prečo telefóny, hej? No, pretože, ak si všimnete, tak doteraz do telefónu idú všetky rôzne biometrické, akože tie, ako som to povedal, čo ti mm, mm, tep srdca a no. takéto veci. No. Oni potrebujú tieto informácie, pretože potrebujú vedieť, koľko ľudí je chorých na srdce, aké lieky a ja neviem čo všetko. Ako, teraz by som to, ja to, ja to prenesem do úplne inej roviny, pretože ja si myslím, že všetko, kompletne všetko je pre, prepojené. Uh-huh. Hej, oni potrebujú vedieť, preto máš Kinect, eh, ktorý napríklad sleduje, ako sa hýbeš. Hej, lebo mm, tak hýbeš sa, hýbeš sa dobre, hýbeš sa zle, urobia si svoj psychologický profil, tvoj fyzický profil a majú to niekde v databáze a vedia, že napríklad Jano Bugel má nadvahu 150 kg, nevie sa hýbať, a proste rád vieda čipsy paprikové, hej? No, druhá vec, že rád pozerá, neviem, hole baby na internete. A, ah, to je neuveriteľné. Nie, bez randy. Ako... No, ale to ti verím. Nie, počkaj, toto nie. <laughs> ja len hovorím proste. A, a proste, a všetky tieto urobia z teba psychologický profil a jednoducho niekde tam na internete je a vedia s tebou už manipulovať. Keď prídeš no. do banky, vyťahnú si ťa a povedia, aha, ty, tak tohto zlomíme na toto. Hej, tohto zlomíme na ľutosť, tohto zlomíme na, ja neviem, na čokoľvek. No. Vedia ti presne tú reklamu zacieliť, vedia ti presne to, čo ťa zaujíma. A tak, no vedia... No hej, ale stále platí tá otázka, že na čo by dávali čipy, keď už toto vedia no, cez aby telefón. To, aby toho mali úplne všetko z prvej ruky a hneď. Aby vedeli, kedy si rozrušený. Lebo ty prieš do banky a budú vedieť tvoj tep. A zase, a chlapec je rozrušený a teraz s ním naložíme. Ale keď prieš do banky a budeš mať tep 85 e, a budeš úplne v kľude, no tak e, bude ťažšie ťa nahryznúť. Inú žensku mi tam pošlu proste no, k tomu proste, okienku, proste no. k tomu to smerujem, že eh, ak si čítal 1984 Orwell. Ja čítal a ja sa tak... už toho desím, lebo ja som to, keď som to čítal, tak som to bral tak, že jaká sranda, akože dobré, ale taká psina. <laughs> a ja sa teraz toho stále viac začínam desiť. Hmm. Ja chcem k týmto čipom povedať jednu vec na internete a prosím vás, poslucháči, ak môžete, ja to tu teraz ne, nevládzem to všetko tu obsluhovať, ale hoďte pod našu dnešnú reláciu a tí, ktorí viete, je už reklama na čipy. Neviem, či si to videl. Nie, vôbec Ide nie. taký chlapík, ale ja som to nedopozeral, ide taký chlapík po, po obchode a on si ti proste berie veci len so sebou, proste pod kabát a teraz oni si myslia, že asi zlodej a predpokladám, to som už potom nedopozeral, predpokladám, že to skončí tak, že on príde proste k tej pokladni a jak tam prejde popri nej, tak ho tá pokladňa skasíruje. Ano. Čiže on akože dáva najavo, že vy už nemusíte chodiť s peniazmi ani s peňaženkou, ani, s, ani s kartami, lebo už len stačí, že priložíte ruku s týmto čipom a proste vám to ešte aj v obchode odráta. Čiže začína sa to akože prezentovať ako veľmi dobrá vec už konkrétne beží reklama na dávanie čipov pod kožu. Ja viem, že túto reklamu som videl a ak to tam poslucháči viete, že teraz o čom hovorím, tak hoďte po túto reláciu. A viem, že bola jedna vec, že vo Švédsku či kde si to nejakí zamestnanci firmy chceli vo veľkom dávať, lebo že ano. dvere sa otvoria Presne a tak. také tie veci. A to si že... dávali. A že si to aj začali dávať ano. vo veľkom. Takže... Tie Airfit čipy no. ešte zatiaľ. Dobre, chlapci, tak takto to urobíme, že pol, mali by sme končiť, ale tam môžeme ešte pokračovať. Ako sa cítite? Ja úplne v pohode. Vlk? Ja som taký zatím dobrý. Dobre, takže když ste dobrej, tak dobre, budeme pokračovať. Ty si chcel takú jednu pesň. A čo si to chcel? Že by Tublatánka, si... pravda Tublatánku. Víťazí. Dáme si, že pravda víťazí. To je ono, nádherná vec. No, by sa to síce hodilo na záver Dáme si teraz, keď Ale chceš. Ten, ten text je ti, dosť aktuálny. Zahráme ti na želanie. Ďakujem. A potom ale už naozaj, ale úplne vážne, a teraz už ako pri tej Kortane, že naozaj, naozaj, už budeme potom čítať maily, lebo máme tu veľa, aby sme to stihli. Tak naozaj. Mohla by byť poslední písnička od Armstronga Wonderful World? Môže. Vidíte, no. aj, aj vy si môžete zaželať na želanie. Když už mluvíme o tých hrúzach, tak aspoň tohle. Tak tohle si spravíme dobrú náladu. Dobre, takže to nám ešte pripomente. Teraz ideme hrať na želanie pre Jana Bugela. dobre si Anči vybral. To dobrá, dobrá vecička, veľmi dobrá. A potom dobrá. tu si ešte všetci pozrite V for Vendetta. <laughs> v for Vendetta, ešte to musíme nájsť. A, Nie, vieš, to je film. <laughs> ja, ale však je tam nejaký soundtrack z toho, nie? Potom budeme mať Wonderful World, mám taký pocit. Wonderful World, hej, nie, nie Wonderful, to nájdu, už som skoro niečo iné dal. Uh, čo som sa... Vieš čo, dobre, lebo ľudí si aspoň zobudí. Vieš, že už zaspávali v tejto neskorej hodine. Nie, ale aj sa to celkom hodí k tomuto. A aj. úplne tie slova boli dobré, to sa mi veľmi páčilo. Uh, Jano Bugel je hostom dnešnej relácie v prvej línii, ktorá, ako tak pozerám, sa teší veľkému záujmu dnes, pretože uh, zrejme naozaj riešime uh, tému, ktorá sa týka mnohých, a <laughs> evidentne mnohých, lebo už ako sme povedali, Windows má väčšina ľudí vo svojich notebookoch. A teraz mnohí riešia otázku, či si ho nainštalovať alebo nie. Aj preto, lebo ten Windows sa vám proste tam sám od seba pchá tak toto poviem. Ja už niekoľkokrát mne vyskočila tá bublina zo spodu, takéto okienko, že oh, že už si, už môžete nainštalovať. Ešte som to zatiaľ neurobil. A vlastne aj na to slúži táto relácia, aby sa ľudia vedeli tak lepšie zorientovať, že keď si to nainštalujú, aby vedeli, s čím majú počítať. Máme tu aj človeka, ktorý je z Českej republiky a máme ho dnes na Skype. To je Vlk, e, ktorý už e, túto činnosť má za sebou a desiatku Windows má nainštalovaný má o dilemu menej v tejto chvíli. Tak ako ja len k tomu, čo si ešte spomínal s tou inštaláciou, tak ona za chvíľu bude, dá sa povedať, skoro povinná, lebo no. uh, dá sa povedať, uh, že keď chceš už potom spustiť aktualizáciu na tých Windows 7 a 8 uh, 8 jednotke sa mi to nestalo, ale 7 a 8 sa mi stalo, že keď som už dal, odmietol som akože že nechcem aktualizovať cez, ten ich, cez tú ikonku dole pri hodinách no. a dal som normálne aktualizovať cez Windows Update, cez aktualizačný ich proces, tak mi normálne no, rovno napísalo stiahujem Windows 10. Už nestiahovalo akože aktualizácie Aktualizáciu priamo na pre sedmičku, ale stiahlo rovno Windows 10. A Takže... ty si sa takto dostal k Windowsu 10? Nie, nie, ja takýmto ja obľudným spôsobom? Ja som Windows 10 od začiatku sledoval a ja som ho chcel a... systéme, a, teda, mať ho ako systém. Ja som veľmi rád, že toto spomínaš, lebo ja, toto je jedna z vecí, ktorú doslova a do písmena, do krvi neznášam. Uh-huh. To, keď sa ti niečo ponúka, akože máme pre vás ponuku, skúste a ja im poviem raz, že ďakujem, nechcem. A oni znova skúsia, že viete čo, máme tu, to, to bol konkrétne príklad Messengeru, ktorý mi tamto Facebook pchal. No. A ja, že nechcem ja Messenger, mňa na to proste nie. A takto som to odmietal, ja neviem koľkokrát. A potom som si proste raz zapol tam toto Facebooka, chcel som si písať a zražu, že nedá sa písať už, lebo že musíte si na, na, na toto nainštalovať Messenger. A teraz, ja som taký hlúpy v tomto, že ja som sa zaťal a povedal som, a teraz, kurva, just nie. Lebo už toto naozaj, to je niečo neuveriteľné, že tak vy mňa tu budete 50 krát sa pýtať, že či by som nechcel náhodou a keď vám povedem 50 krát, že nechcel, tak vy mi to 51 krát nanútite. Fajn, keby ste mi povedali hneď na úvod, že to musím dať, tak by som si to proste dobre, tak však keď to je tak, tak si to tam dám a hotovo. Ale čo je toto za taktika, že ti to 50 krát dajú akože dobrovoľne a potom ti to 51 krát proste nánútia. Na čo je to, aké to má zmysel? Ja, ja to beriem, že to je proste, a prečo som aj v tejto chvíli hm. nahnevaný, čo je evidentné, lebo to beriem ako podvádzanie zákazníka, to je proste klamlivá vec, odporná, obludná. No, ja to môžem vysvetliť eh, viacerými spôsobmi, ale jeden spôsob, ktorý ma teraz napadá, bol aj eh, prípad eh, Gitolku, a to isté platia aj o Facebooku. E, jednoducho tá aplikácia funguje na iných portoch, dajme tomu, alebo na, inom, na inej technológii, e, ktorá je nejakým spôsobom kryptovaná a tie informácie z toho Messengeru nejdú nikam inám, len na Facebook. A potom už Facebook naklada s tými informáciami. Preto oni chceli, aby si si ty našla ten Facebook aplikáciu alebo Messenger. Facebook chat, Messenger čokoľvek, aby si používal primárne ich aplikáciu na to, aby, sa, ako, aby, aby ťa odpočúvali len ten Facebook, aby ten, ťa odpočúval len ten Facebook. Lebo ty, keď si išiel cez nejaký prehliadač, si sa prihlásil no. a prehliadač a, vedel o tebe, dodnes, Android o tebe vedel a Facebook o tebe vedel. No a teraz, keď máš Messenger, on urobí e, tunel, SSL-kový tunel, akože kryptovaný, za, e, e zaheslovaný, a cez tento, cez tento tunel komunikuješ s Facebookom. Čiže oni ti prakticky... Oni chceli, aby iba oni ma... Presne tak. Čiže no iba oni sú takí zlatí. No, čiže... Iba oni ma chceli sledovať. Presne ja tak. som nechcel, tak som sa nechal sledovať ďalšími tak tromi. si stále sledovaný aj Android. Lebo... ja som si myslel, že som s nimi one e, vypiekol a nakoniec som vypiekol sám Nie, toto je jeden no. z možných scenárov, hej, že ten protokol, na ktorom oni fungujú, môže byť aj zastaralý ako to bol napríklad e, e, na Google, Gtalk vlastne skončil, pretože oni opúšťali XMPP protokol, hm a museli ísť na, na nejaký lepší, kde mohli prenášať viacej tie hovory, videá a neviem čo všetko. Dobre, môžeme ísť na tie, na tie maily, ako sme... E, Vlk, môžeme? Či máte niečo, čo ste chceli k tomuto dodať? Ne. Dobre, takže ideme na maily. Píše nám, idem tak, ako prišli od začiatku relácie, čiže píše Kamil, že super, že všichni vidí, to je Kamil z Moravy, že super, že všichni vidí, co delám na internetu. Môžu to obejít přes proxy a VPN, ale Windows 10 obchází nastavení komunikácií proxy a VPN na svoje servery, pristupují napřímo. Dobre, a teraz nám to prelož do Slovenčiny, doslova do Slovenčiny, ano. čo on vlastne napísal. Teraz to no VPN je proste ten chránený tunel, ktorý aj ja spúšťam, ja mám program TorGuard po novom, lebo ten, čo som propagoval kedysi, ten Hide My Yes, a tak som zistil, že ten storuje o mne dáta, čiže uchová o mne dáta. Uh, ty sa aj akože priznali sa a Torguard, no. Torguard Eh, je veľmi zaujímavý eh, software, ktorý na 3 mesiace stojí asi nejakých 16 eur a robí to SSL, urobí ten tunel. A urobí dobrý tunel naozaj. Eh, čo sa týka... Aj dobrý tunel môže byť. <laughs> My máme tu väčšinou zlé tunel. Ale myslím teraz tunel na komunikáciu. Hej, to, to je dobrý tunel. No. A ten pri Žiline ešte stávajú stále, takže neviem. No. Ale každopádne Torgard používam a Windows sa mi do toho moc nemontuje. Ten, to SSL alebo všetky tie veci nefungujú priamo na Microsoftackých serveroch, čo znamená, že kalendár, uh, Bing, to je ich vyhľadávač, to je niečo ako Google, len Bing je od Microsoftu. Hej, to veľa ľudí ani nepozná, lebo všetci poznajú len Google. No ale som ti povedal, že by si mi po slovensky to vysvetlil. No, čo si teraz povedal? No, no čo som ti povedal? No, no nerozumiem. Tam, čo, čo, to, aký čo tunel? to vpn to je ten no, tunel, no. ktorý sa vytvorí v tvojej, napríklad, máš sieťovú komunikáciu medzi dvoma počítačmi, Áno, ktorú rozumiem. môže odchytiť každý. Áno. Hej, a ja teraz spravím sieťovú komunikáciu v tej sieťovej komunikácii, mm-hmm. ktorú zakryptujem, ktorú zaheslujem, k sa ty nevieš dostať zvonku. Nikto iný, iba my dvaja. Presne tak. No, no dobre. A toto je vlastne ako keby uh, rúra v rúre. Rozumiem, <laughs> áno. ako by som to nazval. Hej. Chápem. No a ja tu jednu ale zahesnujem, tú časť. Čiže... No, dobre, to fungujem. rozumiem. A teraz, že čo to znamená, že Windows 10 toto nedovoluje už? Windows 10 to dovoluje, ale ako, ako aj on spomenul v e-maili, že keď ideš na ich služby, tak to proste ne, vôbec nerieši. On proste aj tie kalendáre synchronizuje, obchádza to všetko. Čiže on, keď, uh, fun, ako som to povedal, keď komunikuje so vlastnými aplikáciami, tak má na to vlastné protokoly a tým pádom obchádza uh, túto VPN-ku. Čiže... A, tým pá... a, čo, a čo mi z toho ale hrozí, chcem vedieť, že prečo je to nebezpečné? Teoreticky nič. No. Teoreticky nič. Teoreticky je to len ďalší taký hoax, eh, ktorý ešte nie je zase potvrdený, eh, pretože aj Windows, keď odosiela nejaké dáta, tak ich eh, odosiela zakryptované, čiže zahajslované. Čiže tretia strana sa k tomu nemôže dostať. Mm. Dobre, ďalší mail. Server Arts Technika také provedl svoje vlastní měření mhm. a objevil další poznatky. Poprvé, že Windows 10 obchází socket, pro, socket No, socket. Uh, eh, proxy Asi. připojení skrze komunikaci s CDN servery, mm-hmm. což je obrovský bezpečnostní problém, když spoleháte na proxy a Windows 10 vám mezi tím za zády telefonují z živé IP adresy z vášho připojení kam si do cloudu Microsoftu. Takže to asi něco nastavíte v GUI Windowsu v panelech s nastaveními, to najednou, jak si postráda smysl a hlavne funkčnosť. Ide v podstate o placebo efekt, aby ste si mysleli, že ste niečo nastavili a Windows už nikam nevolají. Tomu nerozumiem toto. Rozumieš tomu, čo písal? Za cdn to máš uh, eh, Content Delivery Network. To znamená, že to je uh, časť servera, uh, ktorá je umiestnená v, ne- v rôznych krajinách. Uh, napríklad na Slovensku zrovna není, ale my máme vo Viedni najbližší, alebo v Prahe, a takýchto mestách. A to znamená, že ty, keď ty máš internetovú stránku, tak niektoré súbory tej internetovej stránky na to, aby boli rýchlo prístupné pre toho používateľa z nejakej krajiny, a sa prenášajú na tieto CDN. Hm. Hej. A neviem čo všetko, ako, viem, že nejaké CSS, nejaké HTML, ale tá hlavná výkonná časť zostáva vlastne na tom serveri, ale tie najväčšie ako obrázky sa kopírujú medzi CDN-kami. No a to znamená, že tá odozva je potom tej stránky lepšia, lebo ty keď sa pripájaš do činy, tak je to XY kilometrov. No. Sice pre teba je to možno E, sekunda, hej, kým ten signál no. prejde. Ale to niekedy je pre teba veľa. Hej, čiže s tými CDN-kami sa zabezpečí to, že to otvoríš za 200 milisekúnd. A to ľuďom vadilo, že do no, to tam ide, tam ide skôr o to, že on obchádza tieto nastavenia. Uh-huh. A teda, áno, obchádza ich, ale nevieme, akým spôsobom má čo reálne odosiela, čo reálne má z toho vyplývať. Aj. Tam je problém s tým, že keď máte aj tie aktualizácie zapnuté, ktoré sa nedajú samozrejme vypnúť v poslednej dobe. A vo Home Edition vôbec sa nedajú vypnúť, v pročku ti ich stiahne a dá ti aspoň na ponuku, že kedy ich, stia- kedy ich nainštalovať, ale máte tam maximálne 3 mesiace odklad. Mm. Uh, čiže to je problém. No a tam je jeden problém, že v tých uh, pokročilých nastaveniach je potom, že môžeš tie aktualizácie ponúkať ďalším počítačom buď v sieti lokálnej, alebo dokonca na internete. Čiže ty uploaduješ aktualizáciu napríklad tie, uh, mne. Hej, čiže ty stiahneš aktualizáciu a pomáhaš mne, aby som ju stiahol. Uh-huh. Čiže taký peer-to-peer, peer-to-peer by som peer povedal. Sieť, jasné. Uh, máme tu mail aj na vás, Vlk, že pýta sa raz, že prečo ste si teda ten Windows 10 nainštalovali. Vy ste to už vysvetlili, ale on sa pýta, že, že e, či, či ste mali v tej dobe, keď ste ho inštalovali, dostatok informácií, alebo ste tieto veci vôbec neriešili ohľadom Windowsu 10. No, já jsem neřešil, e, já jsem neřešil sledování, protože Eh, jsem vycházel z toho, že pokud mě někdo bude chtít sledovat, tak mě sledovat bude. No. Eh, tak jako tak. Čili eh, desítky v tomto ohledu pro mě nebyly, nebyly problémem. Pro mě jsou desítky problémem systémově a do budoucna. Protože, jak říkám, zjistil jsem, že umožňují ne sledování jednoho vlka, když na tom bude mít zájem, ale sledování všech lidí na země kouly. Eh, kteří budou mít zrovna, zrovna teda Windows desítky. A to je, to je prostě rozdíl, to zakládá obrovský rizika do budoucna. Kdo bude chtít sledovat vlka, tak ten si ho, eh, ten si ho prostě stejně najde. Ale sledovat půlku země koule, která, eh, která jede na operačním systému Windows, to je, to je prostě jiný rozměr. A já na tom nic nezměním. Jestli si, je, jestli si nainstaluju desítky já, nebo si je nenainstaluju, to je úplně jedno, vzhledem k tomu globálnímu nebezpečí, který existuje. No ta bene k těm desítkám, stejně budu donucený, eh, tak jak říkal pan kolega Bugel v téhle diskuzi, že eh, mu měla jít eh, aktualizácia. modernizace, upload, upload sedmiček a rovnou mu to tam natvrdo hodilo desítky, takže jako z toho není úniku. Já jsem vycházel správně z toho, že z toho není úniku, ale netušil jsem, rozměr toho globálního nebezpečí, eh, který, který mi začal docházet dneska, dneska večer. Mm-hmm. A to nemá vôbec nic společného s tým jestli ja je mám, nebo nemám. Hej, uh, to, čo si hovoril, Janči, tým, s tou aktualizáciou, ja mám teraz, a predpokladám, že mnohí ľudia nastavený systém tak, že on keď si proste niečo stiahne, aktualizácie, tak on si to sám stiahne, sám sa zaktualizuje a vtedy ti to odratáva tie percentá, že čakajte, ano. nevypínajte počítač. A teraz mne hrozí, že raz sa mi toto stane a skrátka mi nabehne Windows 10 už len z ničoho nič. Tak. Takže asi ja vlastne teraz, keď ho nechcem, ja si musím stopnúť automatické aktualizácie? Uh, áno, aspoň zatiaľ. Aspoň teraz, kým je to zadarmo, tak oni ponúkajú ten Windows 10 absolútne takto. Keď už ten rok prejde, Mm-hmm. A mhm. nebudú v tom pokračovať, čo si myslím, že budú, ale ak nebudú, tak ti budú chodiť normálne aktualizácie na Windows 8, 1. 7, ako máš, ty, ty máš 7, Asi. na Windows 7, ale dovtedy ťa bude otrvať tá desiatka furt a potom raz mi to proste preskočí samé. Hej? Presne že tak. Úplne, ke, keď si nestopnem automatickú aktualizáciu, potom povedzme potom roku, ano. tak mi to proste z ničoho nič zrazu, o, tram, tadadá, máte tu desiatku, vítame vás, a <laughs> konflety začnú lietať. Hej? No ani nie je konflety, ako najprv prvé nastavenia no, jasné. systému. Ale našťastie oni to majú tak vymákané teraz, že sa ten operačný systém nenainštaluje skôr ako <clears throat> naozaj všetko v tom systéme nebude kompatibilné a ten prechod na tú desiatku je naozaj uh, veľmi plynulý, s, tak, s takouto plynulosťou prechodu operačného systému som sa ešte nestretol. No máme niekoho na telefónnej linke opäť, čo je úžasné, takto vlastne tesne pred 11. neskorou hodinou opäť niekto, kto nás počúva. Príjemný dobrý večer. Príjemný dobrý večer vám prajem. Dobrý. Uh, ehm, Zopár informácií, čo sa týka tejto z tohto sledovania. Uh, pri Windows 10 je to vôbec nie nová záležitosť. Uh, takéto informácie prebehli už aj pri myslím, že pre Windows e, Vista to bola, e, kedy e, respektíve do, do vydania tohto Windowsu sa vedelo a všeobecne sa diskutovalo o tom, že jednoducho Windowsy majú nejaké zadné vrátka, cez ktoré je možné nejaké, nejakým spôsobom sledovať. Viete čo, pri osmičkách sa to myslím riešilo, tieto zadné vrátka, nie? Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. to už bolo pri XPčkách aj pri 2000 mhm. Áno. mm Vtedy sa odhalili generálne kódy pre uh, e, neprelomiteľné v odzovkách 128 bitové šifrovanie a tak ďalej. To proste, proste takýto prostor bolo viac. Uh-huh. No, pri, uh, myslím, že to boli tie Windowsy uh, e, Visty, uh, sa objavila informácia, že nie, že to sú zdané vrátka, ale Windowsy aktívne posielajú informácie niekam. Čiže nie je to nová vec. Uh, je, uh, Windows 10 na to možno E, dotiahla na úroveň e, Androidu. V Androide sa to tuší, nejak sa to akceptuje, e, proste berie sa to, že jednoducho je to nejaký systém a Windows, Windows 10 na to mám taký dojem len dotiahla do, do, do dokonalosti. Mm-hmm. Respektíve sa ešte uvedí. No a v tejto súvislosti ešte ani desina nechodila. Ak si pamätáte, eh, hlavne kolega, eh, prepač, meno si nepamätám, ale eh, pri čude... Kolega Jano Bugel, no. <laughs> Pohode, ja som nevedel, ktorý teraz. kolega Janči, sme sa bavili o tom, teda som sa zúčastnil to diskusie a, a, poslal som otázku, a, a, keďže nejaké nad, nadvedené systémy a, využívajú môj počítač na stiahovanie informácií o mne, to znamená z nejakej, nejakého percenta e, ten počítač neslúži mne. Slúži niekomu ďalšiemu. Áno. E, niekto iný čerpá percento výkonu z môjho počítaču a už e, možno dosť veľké percento z prenosových kanálov, z kapacity prenosových kanálov niekam. Áno. A ja čakám, že príde nejaká žaloba od niekáho, priechodná žaloba. Samozrejme nie je nejaké Slovačisko, niekde zažaluje Microsoft, ale niekde príde nejaká žaloba, že niekto e, čerpá mm, služby, ktoré som si ja zaplatil. To, je, to, to sme sa aj bavili o tom, toto si spomínam. Uh, to je skôr k tým aktualizáciám. Uh, áno, môžeme to, môžeme to nazvať ako normálny rootkit v operačnom systéme, dá sa povedať. Ale takisto uh, je tam možnosť vypnutia. Len škoda, uh, že o tomto nikoho neinformujú. No však to, že to sú ne, také. Ja nemal som na mysli aktualizácie. Mal som na mysli, že ja robím niečo na počítači a stiahujem si niečo z internetu, niečo na internet, aktualizujem tak ďalej. Uh-huh. A ja využi- ja ne- pre mňa, mne neslúži 100% toho kanálu. A jasné, akože, akože procesor a všetky tieto výpočtové veci, to myslíš? A včetne, včetne prenosu na internet, výkonu a tak ďalej. No tak to, a, áno. To znamená, koľko percent toho výkonu slúži naozaj mne, a koľko percent slúži niekomu ďalšiemu. Mm-hmm. No, a Pokiaľ to... to bolo, že tam boli nejaké vrátka, no tak bolo to naozaj len tak, keď sa dosť nabratlo. Ale teraz už to začína byť možno zaujímavé percento výkonu, že e, procesor e, stále ma sleduje, niečo ukladá a tak ďalej, e, ničí mi SSD disk a tak ďalej a, a jednoducho, ja som potom nutený samozrejme, stojí ma to peniaze. No to som chcel presne, to je, toto je dobre, čo teraz povedal. Ďakujeme no. pekne za tento telefonát. No e, ešte, e, no, dobre, tak ja ešte môžem ideme. ďalšiu poznámočku, ja sa ospravím, že to trošku načujem, ale som si to šanoval, až keď sa kúma dovolám. Dobre, ja si, to, ja si zapamätám, čo som chcel povedať, lebo toto je do, dobre, na čo ste poukázali, tak poďte ešte ďalej. Ale teda. E, ja, som, ja som toto spomínal už pri ďalšej relácii a vtedy to prešlo takým trošku no, úsmevom, pretože neboli Windows 10. Ale tušil som, že niečo podobné nastane. Dobre, poďme k tým čipom. Páni, prosím vás, to máme už dávno napísané. To je už 2000 rokov napísané. A človek dostane e, číslo na ruku a na čelo a, a tí, čo nebudú mať e, číslo, zneboží sa im obchodovanie. To je akože známa vec, to na, len otázka času, že to príde do praxe. No. Ste zamrzli, neviem, či viete, o čom hovoríte. No nie, počúvame, čo sa pýta, čo hovoríte, tak neviem. Myslím, že to bolo z Biblii. alebo z niečo Hej, takého. no, v Biblii tak, sa to myslím spomína. Tak, áno. áno, presne tak. Takže je to otázka teraz uh, možno uh, s, pár rokov, že jak to prejde do praxe a prejde do tej, tej povinnej uh, inštalácie, hej, neviem mm. kam, že naozaj reálne hrozí, že jednoducho, e, pokiaľ, pokiaľ sa to e, prejde do praxe, že ľuďom sa nemôže obchodovať, pretože nemáte možnosť pracovať s bankovou kartou. Hmm? Takže Dobre. to možno staré veci, ktoré všetko špatokové dávno dám. Dobre, OK, zaujímavá relácia, e, držím palce. Ďakujeme. A e, možno, že je to náhrada čudá, ale mm, možno by to bolo obnoviť na tomto vysielači. No, to je ale zase iná otázka, ktorú budeme musieť niekde inde poriešiť, možno v plánovaní budúcnosti. V každom prípade ďakujeme tak, tak, tak. Okay, za telefonát. Dobre, dobrú noc. K tej Biblii nepôjdem, lebo tam teraz by asi sme tu mali mať skôr Pakoša, nech nám teda to no, pala, vieš, že, Ale tak povedzme, že, že on by to mohol nejako vedieť, lebo to je asi otázka výkladu Biblie, ale iná vec ma zaujíma. A toto bude, ja to teraz skúsim namodelovať na Vlkovi. No. Nech mi prepáči, ale lebo on už desiatku má, hej, a je taký ten klováč, že, ktorý proste je taký, aký ako ja, ale ja Windows 10 nemám, tak preto dám jeho príklad. Chceš? Teraz. E, nechcem. A, Vlk si proste nainštaloval desiatku a povedzme má obmedzený internet. Neviem, či máte, či nemáte, ale, ale povedz, hrajme sa na to, že máte obmedzené dáta, ktoré si platíte. A teraz, ja si nainštalujem Windows 10 a ja chcem proste platiť, len neviem, mám predplatených povedzme 2000 mega, alebo to 2 giga bývajú, hej, na mesiac. A teraz za normálnych okolností som si to ja vedel kontrolovať, že ako chodím často na stránky, čo pozerám, aby som sa zmestil do tých 2 giga. Hej? Lenže teraz, keď ja mám desiatku a keď ja niečo, ani čo neviem, čo mi odosiela ten systém Aha. a aké pakety veľké tam idú, keď hovorí niekto, čo nám tu dnes volal, že za chvíľu mu to scuclo 2,4 giga, Aha. tak my sa dostávame k rôzo strašnej veci, že ja, mne nejaký Microsoft alebo niekto stiahuje z mojich dát, ktoré ja si platím, stiahne na to, aby, aby získal tie, vieš, tých 2,4 giga hneď ano. stucne, ale zobral to z môjho balíka, za ktorý ja si platím. Ano. Chápeš, čo chcem povedať? Ano. Ty to asi lepšie povieš, lebo rozumieš, čo chcem povedať, že... že... Už si to povedal jasne. Hej, jasné to je? Ano. Lebo mám pocit, že len ja tomu rozumiem, ale chápeš, čo som no ja chápem, Dobre. že keď máš predplatený balík no. internetových no. dát, ako máš napríklad neviem, nejakú, nejakých operátorov, no. máš napríklad 2 giga mesačne, a keď ich e, Windows za teba stiahne, stiahne no tak pre čo? svoje potreby. Tak. A teraz, no čo ten chudák vlk teraz ty má robiť? No, Můžu to je problém. vstoupit? No, nech sa páči, tak je to o vás. <laughs> Takhle, ta záležitost je zcela konkrétní. E, pokud jde o pevný připojení, tak to nikdo nebude řešit, ale Eh, pokud se rozběhne dostatečně rychlej mobilní internet, tak tam to potom bude naprosto konkrétní záležitost, protože tam jsou skutečně datové limity. Ale jediná pomoc, jak s tím něco udělat, je, že ve Spojených státech si toho eh, všimne dostatečné množství lidí, nebo aspoň jeden nebo dva šikovní právníci a udělají z toho hromadnou žalobu na Microsoft. Jinak s tím nikdo nic nepohne, protože když se to začne reklamovat nyní, tak jejich odpověď bude, nedá se nic dělat, to je součást toho, aby vám ten operační e, systém fungoval. To hm. prostě musíte vzít, musíte, to je v kupní ceně, tečka. No. Tam je ale problém v tom, že nepotrebujeme až také veľké, také veľké objemy dát, eh, hlavne nie tie, čo sa odosielajú lebo podľa toho e, poslucháča jedného, tak 2,4 e, giga, keby som mal ja preniesť mojim mobilným internetom, tak som polomrtvý, pretože 400, ja mám zaplatených 2 giga no. a 400 mega nás to by som mal za nejakých 400 eur, hej, lebo 1 mega stojí 1 mhm. euro sa mi zdá, alebo tak nejak u môjho operátora, takže uh, to by mi celkom zarobil ten Windows, ale on možno nejakým spôsobom detekuje, či je to pevné pripojenie, alebo či je na mobilnom, takže... No dobrá, keby bolo na mobilnom, tak čo? Tak Nevím, no, ne, ty mobilní zatím nejsou dost rychlí, čili tam bylo, tam bylo řečeno, že ty data No to, eh, to by som... Vstupu, že pokud ne, nemáte dosť rýchly pripojení, tak tie data nejdou. No. Nie, to by som netvrdil, pretože 4G napríklad aj tu na v Banskej Bystrici ide 20 na 20 a to je 20 megabit, to je, čo, to je ono, naozaj veľká ono to rýchlosť. ide rýchlo, toto nie je problém v tom, že, že by to nešlo rýchlo, len problém je v tom, že mnoho ľudí má predplatený tak ten paušál, že máš povedzme 2, 2 giga a keď ich pre, presurfuješ, keď si ich minieš, tak ti proste spadne rýchlosť. No, presne A vtedy máš ho pomaly veľmi ten internet. Čiže, ale nič to nemení na fakte, že mne tie 2 giga minul Microsoft a ja, ja jednoducho si ako vyprosím, keď ja si raz zaplatím uh, nejaké dáta, tak ja si vyprosím, aby mne to cucla nejaká firma pre svoje vlastné potreby. A toto je zaujímavé, čo Vok povedal, že možno by sa to dalo riešiť nejakou hromadnou žalobou na, na Microsoft, že, lebo toto už ide tebe do peňaženky, rozumieš? Ich vlastná aktivita, ktorú si oni rozbehli, lebo potrebujú niečo pozisťovať, posťahovať, tak to berie tebe z balíku, ktorý si si predplatil. Nedalo by sa no to týmto, nejakou hromadnou s týmto ja môžem, S týmto ja môžem súhlasiť, neviem, či sa to niekomu ešte zatiaľ stalo. Lebo väčšinou tí, čo inštalujú Windows 10, eh, tak samozrejme vedia, že ten, tá iniciačná veľkosť toho je aktualizácie je niečo okolo 3 giga. 2,7 až 3, až 5,7. 3,7 až 5,7. To znamená, že to inštalujú ľudia, ktorí majú neobmedzený internet? No, to inštalujú väčšinou ľudia, ktorí sú na pevnom internete. To znamená, že niekde pri nejakom rútri. A neviem, ako som povedal, mne napríklad pri mojom uploade 1 mega za sekundu, 1 megabit za sekundu, čo je nejakých, neviem, 100 kilobajtov, nič neodosielalo. Nič takéto data, ja som tam nemal nič. Aj teraz tu na pozerám, my sme tu na, na optike, v slobodnom vysielači. Mám odoslaných za zatiaľ 4 hodiny, 4 niečo viac hodín, Dobre, nejakých 20 mega. Na to nie je odoslanie ktoré je t- takéto veľké, vo veľkom. To prvé myslíš? To prvé, hej, keď to neviem, nainštaluješ. To neviem, ako tak odo mňa určite 2,4 giga neodišlo. Ani neodišlo ani 200 mega, lebo ja mám ešte pokazený router mm-hmm. a mne zle priraďuje prioritu pri uploadovaní a downloady. A mne keď uploaduje, tak niekedy mi ani nejde normálny internet. No a mm. Jednoducho nič také sa u mňa nedialo. Čiže toto by sme potrebovali potvrdiť, a že či druhá je to vec, naozaj. mal som tam všetky tie PRTG, pozapínané Wiresharky a tak ďalej a jediné, čo komunikovali, boli Skype, e, Messenger a tak ďalej. Dobre, 11 hodín. Končíme, či ideme ďalej? <laughs> Ja neviem, ty, nechám to na teba. A ja, lebo ja vládzem, mne je jedno. Ja, no ak máme o čom, tak no, máme môžeme. tu toľko mailov, že asi by sme mali, ale spýtame sa Vlka, či nás dopočuje, dopočúva cez rádio a prípadne chcete ísť spať, alebo ostanete na Skype. Ako to vidíte? Ja zatím, zatím, zatím ste vládnu. dobrý. Dobre, ja, takže zatím, ste, dobrý, Ideme na maily teda. Ja som zvyknutý na 4 hodinovky, vieš. No, no tak potom je to v poriadku, tak nemusím mať nejaké výčitky svedomia. Ideme na mail od Rada. Host spomínal, že sa, Windows 10, e, že sa Windowsu 10 nebojí, pretože povypínal tie funkcie, ktoré odosielali informácie ako užívateľovi Windowsu 10. Počkajte, zoberiem aj telefon, ale počkajte na linke, kým dočítam. Ako používateľovi Windowsu 10 by ma zaujímalo, ako tieto veci povypínať. Tak tu si povieme po telefonáte to je dlhšie. Dobre, takže telefonát, príjemný, dobrý, neskorý večer. Halo, počujeme sa? Halo, halo, halo, halo už ste v nech sa páči. No, <clears throat> dobrý večer, tu je Peter z Ružomberka. Dobrý. Uh, viete čo, keď vás tak počúvam teraz na tom nete, že čo tam <laughs> rozprávate, uh, v podstate som celkom zhrozený z toho, čo sa deje tom týchto Windowsov, trošku to sledujem. E, ja som tiež taký len klovač, ako to nazval pán z Čech. No rád by som sa spýtal mm, toho vášho hostia Janka, že ako by to bolo v súvislosti, kebyže chcem povedzme prejsť na tie Linuxy. Uh-huh. To sme mali aj si no. na úvod. Ja som si tú otázku šetril kde, skôr ku záv- niekde k záveru, ale však my sme ten záver už niekoľkokrát dneska <laughs> prešvihli, tak, tak poďme na to, ako, ako s tým Linuxom, že či je to dobré riešenie prejsť na Linux. No pokiaľ splní všetky požiadavky funkčné, tak prečo nie? Ako ja som sám aj všude povedal, že keby Photoshop a všetky tie programy, ktoré ja používam, išli na Linuxe, pretože e, Mac ako taký alebo Apple je ešte myslím, že horší ako Windows, e, tak teda v tom sledovaní a v tých veciach, e, tak by som okamžite prechádzal aspoň teda s mhm. počítačom, na ktorom robím grafiku, tak to mhm. by som prechádzal asi na Linux. Eh, bolo to možno trošku ukvapené, ale, ale mal som tým naozaj eh, nervy z toho, že ako ma ten Windows 10 sleduje. Eh, nemyslím si, že Linux je plnohodnotná náhrada, plnohodnotná náhrada Windows, pretože není tam DirectX, čiže hry si tam nezahráme takmer, je tam už nejaká stovka hier proste, ale ale pokiaľ niekto chodí len na tie Facebooky, internet potrebuje len nejaký dokument si spraviť, tak je to absolútne perfektná alternatíva pre neho. Uh-huh. No, no, no presne túto alternatívu som ja riešil, pretože strašne veľa ľudí, <clears throat> okrem aj mňa, v podstate chodilo na internet akože čítať si správy, nejaký ten blbý Facebook, nejakú veci stiahne, nejakú muzičku, filmík. Tak na to čo, je to úplne ideálne. Mm-hmm. Lebo je tam, je tam VLCčko, sú tam všetky prehľadače, maily tam fungujú, internet tam ide perfektne, dokonca, aby som povedal, ak tam používame nejaký Firefox, tak ide dokonca lepšie ako na Windows, ten Firefox v niektorých v tých HTML5, CSS3. Jediný problém, v čom vidím, sú ten, je ten hardware, pretože Linux e, nejakým spôsobom nepodporuje všetky tieto nové notebooky, všetky tieto nové UEFI, BIOS, ja neviem čo všetko, takže e, tam by som sa stretol možno s nejakým problémom, ale toto tiež Linuxáci e, nejakým spôsobom riešia. Mm-hmm. No, čiže... Ale keď ide teda o bežného používateľa klasického, ako sa aj dnes náš poslucháč prezentoval, toho ano. klovača, tak preň ho úplne Linux je v pohode. Problém by mohol nastať jedine vtedy, keby som ja poslal uh, dokument z OFISU, ktorý má makra. Vtedy napríklad ten LibreOffice zadarmo, ktorý je mhm. dostupný, mm-hmm. tak tento proste neotvorí. Alebo otvorí to rozbite. Čiže tu nám bol jediný problém. Alebo ešte ďalší problém, čo bol aj na súde dokonca, bola tá komunikácia s úradmi keďže ty potrebuješ na podanie daňového priznania uh, Internet Explorer, ktorý uh, v Linuxe nie je. Aha, to ide jedine cez Explorer? A, no, a to zatiaľ. Si, to si Čiže... jak Microsoft toto vydobil? No, že? proste <laughs> peniažky. Čo? Hej? <laughs> No, si predstav, aký šikovný. <laughs> Takže, to je zaujímavé. Ale potom ti ešte poviem ďalšie od Internet Explorer. Čiže ak, je, ak sa robia len tieto internetové veci, takéto uh, počúvanie hudby, pozeranie filmov, uh, nejaké dokumenty, pdf ka bla, to, čo všetko Linux má, absolútne perfektne zvládnuté. Hmm. Alebo pritom ešte možno, že prejsť k staršej verzii ale, Windowsu. Ale tiež to nie je bezchybný operačný systém, treba dávať tiež na to pozor, má tiež svoje muchy, uh, takže treba sa s tými muchami potom naučiť žiť. A hlavne netreba si myslieť, že som potom už v bubline, že už ma nesledujú. Presne tak, že som nesmrtelný. <laughs> to, to zase, zase tiež nie. No. Dobre, ďakujeme za telefonát. Ďakujem, Majte sa pekne. Do počutia. No to je otázka aj na vlka, ktorý už má desiatku. Nezvažovali ste Linux? E, ja som jsem klovač, takže pro mě <laughs> Linux, já vím, že existuje a mm, to je asi tak všechno. Ale k tomu Linuxu, když je o tom řeč, jak pak se snáší Linux s antivirem, protože e, tvrzení, že e, v Linuxu nejsou viry, pokládám za nesmyslný, čili tam to bude chtít nějakou antivirovou ochranu a eh, jak, jak budou fungovat antivirové programy? No, ste, ste môj človek, lebo ja sa s Maťom uh, tu na ďalším takým ITčkárom uh, hádam vždy, že či treba na Linuxy uh, eh, antivírus alebo nie. On už sám niekedy povedal, že môže byť. To už je veľká vec. Dokonca, ne? dokonca dneska som s ním volal a už hovoril na Windows 10, že sa mu to celkom páči, takže Áno. <laughs> týmto aj pozdravujem a ponzujem. Hmm. Uh, eh, každopádne sú antivírusové riešenia aj pre, uh, aj pre Linux, dokonca aj platené, aj free. Avast, dokonca český Avast je k dispozícii. AVG, tiež české. Bitdefender rumúnsky, Bitdefender dokonca povedal by som, že špička na svete v odhaľovaní týchto vírusov, phishingu, čokoľvek. Takže sú k dispozícii bez problému aj na, e, na Linuxové e, distribúcie. Mm. Antivírusové teda programy. Dobre, poďme k tomu. Čo si mi tam ešte chcel povedať za ten, za ten uh, Explorer? Uh, ja aj ten Explorer, že bola nejaká previerka, a nejaké 3 mesiace alebo 4 mesiace, je, počkaj, uh, bol zase nejaký ten hacking camp, uh, a jediný, ktorý odolal útokom SSL-kovým bol Internet Explorer. Internet Explorer. Áno? Áno. No tak to dobrá správa pre... Nie? O, tak ako áno, e, je, len hovorím, že možno aj preto si tie naše úrady zvolili ja tak. Ten, ten Internet Explorer ako naj, nejaký najbezpečnejší, lebo reálne aj v tých, e, v tých súťažiach najviac odolal. Prv, prvú zlomili Operu, a druhý Firefox, tretí Chrome. Takže, takže tak, takto nejak e, sa to vždy e, rieši a tí výťazi samozrejme pobrali celkom slušné peniažky. Uh, a o Fleši ja nejdem hovoriť, samozrejme, ten je zlomený už. Jasné. Dobre, no počúaj, musím tu aj nejaké maily čítať, lebo nás posluchači zožerú, vie, že nečítame. A host, počkaj, čo tu máme? Povypínal tie funkcie? Dobre, to... Ja aj vieš, no to sme ešte neopovedali na tú otázku, že ako to povypínať tie funkcie. No je to, je to no. pomerne jednoduché. Uh, ja môžem hovoriť, kliknite štart, dajte nastavenia, tie nové také nastavenia, tam máte potom, že je privacy alebo súkromie, nastavenie súkromia. Tam si to kliknete a všetko vlastne od hora až dolu povypínajte. To je celé? No. Ja si hovoril, že toho bude viac. <laughs> No, je to, je to také, tam máš potom, že všeobecné, akože či to tu na je tu advertising ID, takže turn off, smart screen. Smart screen je vlastne to, eh, čo vám vybehne taká tá bublina ako user account control, to je jedna vec a smart screen máte napríklad, eh, keď idete na internetovú stránku, tak aby on zistil, či tá stránka je phishingová, to znamená, či je podvodná, mm-hmm. alebo nejak tak. Boli aj prípady, kedy e, tam bola podvodná stránka napríklad nejakej banky a ona vás vyzývala na zadávanie nejakých kombinácií, ktoré by odhaľovali. Takže ten smart screen e, na toto, na toto slúži. Všetko odosiela do Microsoftu, takže, takže môžete si to tiež vypnúť. Potom tam máš nejaké lokácie, e, či kamera, ktoré aplikácie môžu používať kameru, ktoré mikrofón, a potom tam máš to eh, speech, inking and typing, to je vlastne tá vec, Cortana? Eh, čo sme sa aj bavili, tá Cortana. Uh-huh. A tam je, že poznať ma alebo nepoznať ma, alebo nejak tak, ja to tak voľne prekladám teraz uh-huh. z mhm. angličtiny. A, takže ja som dal stop getting me to know, pretože ja nechcem, aby ma poznal. poznal. tam je eh, informácie o účte, či odosiela jeho meno, jeho obrázok a takéto veci, samozrejme to nechceme. Kontakty, toto je celkom <laughs> zaujímavá vec, pretože on ten Windows bude posielať moje kontakty z Outlooku napríklad tebe. Nie, preto, aby si ako... tvoje mailové kontakty? Napríklad moje mailové kontakty Mne? môže poslať tebe, áno. Prečo to robí? No, pretože si myslíš, že čím viac ľudí máme, tým je to lepšie, no. A to isté sa deje aj s wi Hej, čiže ja keď budem pripojený na tejto wi na tomto slobodnom vysielači, no, no. no tak eh, môžem, môžem nejakým spôsobom sa, niekto iný sa môže dostať k tomu heslu z, môjho, z mojej Windows 10. To samozrejme som tiež vypol. To všade musíte <laughs> povypínať. Potom to keď isté... to nevypnem, tak ja, počkaj, keď to nevypneš, môžu... tak ja dobrovoľne posielam niekomu heslo k našej ano. Wi-Fi, ano. a však to je trestné, nie? No, no... <laughs> No, to no nie, ako ty máš zabezpečenú Wi-Fi, no, takže ty si v poriadku. Uh, trestné, ale není to ešte momentálne v zákone. No. Uh, trestné bude, alebo na to, na čo narážaš, je to, že keď nemáš zabezpečenú wi no. čiže ju máš otvorenú. No a to znamená, že vtedy ty máš akože problém. Aha. Hej, čiže, ale tu je akože zabezpečená, je tam heslo, je tam všetko, no a toto heslo eh, Windows 10 pošle ďalšej Windows 10. No, čiže, čiže jednoducho niekto, komu som ja heslo nedával od wi Môže sa k nemu dostať. Takže vokov sused, Eh, ktorý proste napríklad má slabý internet, vymyslím si, hej, ano. ale tak on nepoužíva, ne, on nepoužíva Wi-Fi. No on má, vy máte zrejme pevnú linku, však? Ne, ja, no takhle, eh, eh, po baráku mám Wi-Fi. No, no po baráku máte Wi-Fi, a teraz, že keby bola situácia, že namodelujeme sa za situáciu, že vy máte vlastnú Wi-Fi doma, vlastný router a máte Windows 10 a Windows 10 má povedzme jeho sused Janči, hej? Áno, ja ktorý má povedzme ale doma slabý internet, tá Wi-Fi jeho mu tam ide slabo cez mobil, tak, tak e, vlk ani o tom nevie, ale mu pošl, posl, pošle heslo ano, susedovi. Áno, nejakú aplikáciu bez problému pošle heslo susedovi od jeho vlastnej wi Áno. A jeho sused sa potom bez problémov pripojí na jeho Wi-Fi a cudzá. Áno. Ale dneska zlomiť Wi-Fi no je otázka pár sekúnd. Takže to no, je nič. Ako tie VPA dvojky sú už, ako by som to povedal, po česky prošlé. Hej, už sú ako momentálne No dobre, tak čo, tak Windows 10 si povedal, že však už je to nie, také nie, prošlé, tak to už urobíme rovno a, takto? Nie, že povedal, tie aplikácie to môžu zneužiť. Takto to povedzme. Toto bude asi najpresnejšie, najpresnejší popis. Hej, ty keď si napíšeš nejakú aplikáciu do toho Windows Store, a, tak bez problému môžeš odoslať, alebo môžem si ja vyžiadať všetky tvoje hesla z tvojho počítača. Ako všetky heslá. No to znamená, že, no ale to už hovorím o podvrhnutej aplikácii nejakej, hej, ako nejakom trojskom konevi, ktorý by som spravil ja. No, že tu máš napríklad, ty si stiahneš Candy Crush, čo je veľmi obľúbený, to hovorím len príklad, hej. No. No a ja jednoducho tam zamontujem nejakého trojského konia a ten trojský kon vyťahne všetko od teba. A to sa na Windows 7 nedalo urobiť? No Windows 7 nemalo ten store, ten obchod. Aha, aha čiže Veš, teraz... na toto zase slúži ten smart screen, ktorý ťa má chrániť pred týmito, ak nemáš antivírus, tak ťa má chrániť pred týmito mhm. aplikáciami mm-hmm. a tak ďalej, tak ďalej. Dobre, skrátka toto treba všetko povypínať. No jasné, tam potom máš ešte aj rádios, to sú napríklad bluetoothové uh, nejaké zariadenia, mm-hmm. uh, ktoré tiež uh, ako si to povedal, môžeš, môžeš s nimi pracovať a môžu dostávať nejaké, nejaké typy dát, medzi inými aj túto wi a tak ďalej. Takže a potom tam sú nejaké ďalšie, hm, ako som to povedal, aplikace, kterou můžu běžet toho, na pozadí. Já vám do toho vstoupím. Jo? Za, všechny, za všechny klovače, klovače, klovače klávesnice, český, slovenský. <laughs> Nebyl byste tak laskav a neudělal e, slovenskou, slovenskou tabulku těch vypínačů, kterou by slovenský vysílač, eh, teda slobodný vysílač povesil na své internetové stránky. No, to je dobrý Kľudne můžeme to Aby bylo, aby bylo jasný, co, který přepínač znamená, k čemu je dobrý a aby každý z nás vedel, když vypnú tohle, stane se, stane se toto. No Dobre. taký nejaký návodík, vieš, že by si Môžeme. mal... Nešlo by to. No, aj s obrázkami. Zajtra to, zajtra to spravím a bude to. A dáme to na našu facebookovú stránku. Ja to dám na YouTube a... No a odtiaľ to, hej, to. budeme zdieľať. No, super, ďakujeme za dobrý nápad. Urobí to Janči zajtra. Bez dáme to na našu stránku, čiže bude na toto aj samotný návod. Dobre, tak tým pádom môžeme ísť na ďalšiu otázku. Uh, host je hodne dôvieživý, to je otázka smerom k vám, Vok, že O těchto problémech Windows 10 nepíše jen Aeronet.cz, píše o problémech s bezpečnosti Windows 10 celý západní svět. Může mě říct, proč Microsoft dal Windows 10 bezplatně? To to, že... to už tady jednak to tu zaznělo a jednak, jednak o tom jsem četl docela dost článků a tam to bylo zdůvodněno tím, že Microsoft ztrácel tržní podíly Eh, v úseku operačních systémů, že byl vytlačován Androidem a tohle má být eh, pokus Microsoftu dostat se zpět a eh, to byla jedna, jeden důvod prostě zase dostat Windows do hry a dostat je do hry nejenom na desktopech, ale i na, na mobilních zařízeních tím, že tam dojde ke sjednocení platformy, že prostě bude jeden operační systém pro všechny zařízení, který potřebují operační systém. Čili mm-hmm. to byl ten důvod. To není, eh, to není o důvěřivosti. Microsoft tohle obchodně udělat musel, musel něco podobného. Otázka je, jestli to musel udělat přesně tak, jak to udělal. No a teraz otázka taká odo mňa, teraz v polohe takého špekulanta a žemného konšpirátora, že a nedala mu nejaká, vieš, že mu posunula tajná služba nejaké zdroje finančné a povedali, zaplatíme my aj vývoje, všetko, ale dáte tam tieto veci, aby sme my cez to vedeli niečo. Hej, že lebo vieš... To mi... si neumím představit. Ani ja. Nie? To si no, neumím dobre. představit, protože vemte si, že utekl, utekl Snowden a Assange se dostal eh, taky k eh, velice zajímavým a citlivým údajům. Čili nemůžete mít jistotu, že to zase někdo nevynese. V momentě, kdyby se takováhle informace o propojení Microsoftu a um, nějaké té vládní tajné agentury dostala, dostala ven, tak podle mě Microsoft jako firma skončí. Myslíte? Dobre. To, proste, to, by, to by vedlo k obrovským, eh, k obrovským firemným škodám. To, to ne. Dneska, dneska, dneska to pokládám za vyloučení. Janči? No ja si myslím absolútne to isté. Aj na Dobre. začiatku sa mi zdá, že sme to spomínali už. Tak keď si myslíte toto isté, tak mi potom ty vysvetlí, <laughs> ako je možné, veď my sme sa o tom bavili, myslím, v minulej relácii, keď sme hovorili o tom, že bol objavený spyware ano. v pevných diskoch. Presne tak. A tam bolo vážne podozrenie, ktoré sa dodnes nepodarilo potvrdiť, že tie disky sa tam, do, tých diskov sa to dostalo s vedomím spoločnosti ako Western Digital a podobných, ktoré spolupracovali s tajnou službou, ktorá im to tam hodila do tých diskov. No, počkaj. Zde... Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, tu sa, tu sa trošku milíš, alebo možno som ja dostal viac informácií už po tej relácii, alebo neviem, ale jednoducho, poď sa, keď je e, keď je NSA, tak dokážu sa infiltrovať prakticky kdekoľvek. Čiže oni povedia, ty pôjdeš robiť zápas, hej, tu máš tento BIOS a napál tento, tento, tuto, tento flash BIOS alebo čokoľvek. Ako, alebo niekto firmware. to spravil bez Presne vedomia takto, týchto Nemusia to ani vedieť, pretože on môže zameniť Ale nevieme firmware. to určite, že to tak nevieme bolo. to určite. Nevieme ale... 100% povedať, že, že to nebola spolupráca s danou firmou. Nie, no, počkaj, ale toto je samozrejme, pretože Kaspersky na to prišli. No. Hej, veľmi rýchlo, veľmi rýchlo sa to rozšírilo a Western Digital v tom momente išiel dol vodou ako v tom momente im sa prepadlo nenormálne predaj, predaj, predaj harddiskov a oni myslím, že vlastne ešte aj hitači, Takže oni šli, ako mali 90%, tak išli zrazu na 10, pretože tá, takáto informácia, informácia, keď sa pustí do sveta, tak to je niečo strašné pre tú firmu. A budú s tým bojovať, ako sa len dá. Takže, a v SSDčkách oni okamžite prepalovali, e, prepalovali firmvery a tak ďalej a tak ďalej. Takže áno, a dneska to už máme aj na úrovni matičných dosiek v BIOSoch, no. v, v UEFI, kdekoľvek. Čiže dokonca intelovské procesory majú v sebe nejaké uh, uh, tie funkcie, neviem teraz presne nazvať, e, ktoré reálne niečo môžu robiť. Ale hovorím môžu, pretože nikto to nezistil zatiaľ. Toto s tými hardiskami prepuklo veľmi rýchlo. Čiže... No veľmi rýchlo. No veľmi, no dobre, bol to nejaký rôčik, no. No tam to bolo to také... s týmto nikto nerátal. No, že to nikto nepočítal, že by niečo to... takéto mohlo byť v, v pevných diskoch. Vy ste zachytili túto diskusiu okolo tejto kauzy, Vok? Samozřejmě, já jsem si to dokonce e, dal do přípravy na dnešní večer. Mám před sebou otevřený e, článek na Spiegel Online, německy. E, ten skandál vypukl v půlce, v půlce února letošního roku, teda februára po slovensky. A Kasperský to zjistil nejenom teda na Western Digital, ale taky u Seagateu, Maxtoru a dokonce i Samsungu tady čtu. Mm-hmm. A bohužel teda tady není přímo jasný, jak se to do toho firmwareu dostalo, ale e, když jsme dělali, nebo když jsme spolu mluvili e, o tom, že o téhle relaci, když se připravovala, pane Korony, mm-hmm. tak já jsem tenkrát nadhodil jedno téma, který e, když jsem říkal, že kdybych byl šéfem eh, velký spravodajské služby a měl jsem neomezený peníze, tak bych velmi usiloval o to, abych si zakoupil nějakou firmu no. na výrobu hardwareu nebo ve, velmi specializovaného uži, užitečného softwaru, který by potřeboval leckdo, A tam bych si prostě dal osobně e, jako tajná služba a, a zároveň výrobce svý zadní vrátka, tak jak bych potřeboval. A nikdo, Prostě může být, že opakuju film Tři dní Kondora a nikdo nemůže vyloučit, že, to tak, že už to tak dávno nefunguje. No, no oni dokonce ani nerozkodovali. Tady nemluvili, eh, v mý přípravě ještě taky něco jiného. Aby jsme tady nemluvili jenom o Američanech. Eh, mám taky vytažený článek ze zahraničního tisku, eh, který konstatuje, že vlády různých zemí podezřívají Číňany a speciálně čínské dodavatele mobilní telefonie, ne, ne telefonu, ale dneska e, veškerého technického vyzbrojení pro e, přenosové trasy mobilních telefonů, že tam jsou, tam jsou zabudovaný přímo e, zadní vrátka, trojský koně, můžeme tomu říkat, jak chceme, že Číňani vytlačili z trhu e, všechny dodavatele typu Motorola, Ericsson a tak dále, který, e, kterým tenhle trh patřil když začínala mobilní telefony a dneska je to pouze, pouze Čína. Takže ten, kdo něco takového dodává, mm-hmm. má monopol, tak musíme prostě počítat s tím, že zkrátka své, eh, svou techniku takovýma věcma vyzbrojí. No dobre, tak ale potom prečo tu vôbec rozoberáme nejaký Windows 10, ktorý u nás no, niečo, však. niečo odosiela? O tom keď sa bavíme. Keď si máme informáciu o tom, že máme to v harddiskoch, máme to v BIOSoch, máme to v procesoroch, máme to v hociakej elektronike a my sa stále niečo bojíme myslím, že pokiaľ niečo s tým nespravíme, tak e, nás dožerú jednoducho. Sen som no. chcel tú debatu nasmerovať a ešte, ešte vám poviem jednu vec predtým, ak sa o tomto budeme debatiť a vidím, že aj vlk chce reagovať. Jún 2013 budem čítať, čo povedal Snowden. Keď sa ho spýtali, zoberiem aj poslucháča, ale počkajte, nech to dokončím. Keď sa ho spýtali, prečo ste sa rozhodli vyniesť tajné informácie, opakujem, jún 2013, dva roky dozadu. Odpoveď Snowdenová. NSA vybudovala infraštruktúru, ktorá jej umožňuje zachytiť takmer všetko. Vďaka tomu je veľká väčšina medziľudskej komunikácie automaticky bez nejakého cieľového výberu zaznamenávaná. Ak by som si chcel pozrieť vaše e-maily alebo telefón vašej manželky, stačilo by mi použiť toto odpočúvacie zariadenie. Môžem sa dostať k elektronickej pošte, heslám, telefónnym záznamom, ku kreditným kartám, odpovedá Snowden. Druhá otázka. Je možné sa nejako zabezpečiť a chrániť proti sledovaniu zo strany štátu? Snowden odpovedá, neviete si ani predstaviť, čo všetko je možné. Šírka ich možností je desivá. Do zariadení sme schopní umiestniť ploštice, ako náhle sa pripojíte k sieti, môžem identifikovať váš počítač, akúkoľvek ochranu použijete, nikdy nebudete v bezpečí. Toto povedal Snowden v roku 2013, kauza okolo Windowsu 10 ešte ani nikto netušil, že bude. Hej? Ne, nehovorilo sa nič ešte v tej dobe ani o pevných diskoch a, a, a, a spyvery, ktorý tam je. A proste v tej dobe toto už bolo. Čiže jednoducho o tomto sa budeme baviť, že, že vlastne čo my tu dnes riešime, ale niekto na telefónnej linke, dobrý večer. E, dobrý večer, Zajem. Dobrý večer. E, pozdravujem vás všetkých teda v aj na Skype pána Boka. E, ja som chcel len taký malý detail, upresniť, ste sa bavili o tých Fiverr vo Fienderi, pár diskoch. Mm. Ale všeobecne aj e, vo výpočtovej technike, tak e, NFT nepotrebuje ani tak vlastnú fabriku na hardware. Ani, ani nepotrebujú infiltrovať povedzme fabriky výrobcov, pretože časom prišli na veľmi vychytanú vec a to, že oni, uh, oni uh, inter- interceptujú poštové zasielky hardware, ktorých zaujíma, pravdepodobne na báze nejaké, nejakej zaujímavej osoby tento hardware potom eh, vo svojom labáku rozoberú, prehádzajú jeden čip za druhý, eh, na, napajkujú, keď to poviem tak veľmi zjednodušene, eh, svoje, svoje ploštice do notebooku Trebars, mhm. znovu to zložia dohromady, zabalia a dotyčnému to príde, on nemá najmenšiu šajnu, že s tým vôbec bolo manipulované a takýto človek mhm. môže urobiť akékoľvek no, povedzme, obranné, obranné opatrenia. taktiky môže použiť, nemá šancu, opatrenia, presne tak. Hmm. Jednoducho nemá šancu, to už. Hmm. Takže len toto som chcel. A ešte jedna vecička ste spomenuli, že a, teraz neviem už v akej súvislosti, že dáta sa e, zaznamenávajú, myslím, že to bolo z NSA e, 15 rokov, tak podľa dokumentov od Snowdena, od Snowdena ktoré teda vniesol von, ktoré sa tu spomínali viackrát, tak e, retenčná doba, retenčná perioda na uskladňovanie dát, ktoré sa celoplošne zozbierajú z internetu, je 100 rokov. Hm, koľko? 100. 100, 100 rokov? 100 rokov, áno. Preto oni budujú v Utahu e, gigantické, ale ozaj gigantické datacentra, mm. Hm. E, kde skladujú všetky, všetky dáta, ktoré kedy zachytili a to len z toho dôvodu, aby kedykoľvek v budúcnosti, keď to bude treba, si mohli kohokoľvek profil, dátový profil um, v tejto maci dať vyťahnuť už na základe rôznych filtrov, ktoré oni majú uh, uh, vyšpekulované a implementované vo svojich aplikáciách, ktoré používajú samozrejme na parcovanie toho, toho gigantického množstva rád. Hm. O tom som tiež niečo počul a o tom Utahu dokonca bol aj nejaký dokument. Ano. A, oni sa tam nemohli dostať samozrejme, tí ľudia, ktorí, ktorí to riešili, takže No, no, sme v príjemnej dobe. No, veď práve. No, je to úplne, je to úplne šialené, keď sa človek nad tým zamyslí. Ale však nemáme čo skrývať, nie? <laughs> No, tak samozrejme. No, však každý to tak presne rieši, že však čo, nech si sledujú, však ja som čistý, nemusí na to. A každý to takto... Ale, toto, ale to neviem, či je správ, najsprávnejší postoj zrovna. Ja toto absolútne vytáča tento postoj, pretože to není problém v tom, že niekto vie o tom, že som si išiel pozrieť nejaké porno deti včera večera, alebo čo, to není problém. Problém je to, že keď začne byť do 10-15 rokov zaujímavá osoba akéhokoľvek dôvodu pre kohokoľvek, tak viem, že tie dáta niekde sú. Presne tak. A mô, môže byť inkriminovaný vtedy. Hmm. No, kedykoľvek. Vy, Já no, bych no, k tomu měl jednu poznámku, když dovolíte. No, nech sa eh, páči. Rozuměl jsem správně, že ty data mají být v Americe archivovány 100 let. Áno, rozumel ste správne, 100 rokov. V tom případě eh, můj skepticismus eh, mi říká, že by mě zajímalo, zajímaly datový nosiče, který to udrží. Ale hm? to sú normálne pentabajty, oni o peta, eh, pentabajty diskové polia veľké. Ne, ne, ja myslím fyzicky. Aj 100 rokov? Že ktorý vydrží 100 rokov? No. no v reálnych podmienkach to tam držia v 20 stupňoch s klimatizáciou a so všetkým a bežia tam len hardisky, ktoré reálne len uložia a potom sa ten hardisk dá preč uh, tak normálne 100 rokov to vydrží ten hardista platňa magnetická úplne v no. pohode. Mm. Ak môžem zareagovať, ano. z vlastnej skúsenosti vám viem, e, viem povedať, že pokiaľ máte dosť peňazí, tak aj povedzme ten dobý, primitívny hard disk dokážete držať pri živote, ako teda spomenul aj Janči, e, naozaj dlho. A to nemusia byť len hardisky napríklad, to môžu byť aj páskové mechaniky, tá technológia páskových e, mechanik a teda pásk samotných pre backup obrovského množstva dát, dát ide dopredu takisto ako všetko ostatné a tie kapacity sú už naozaj na tých páskach gigantické, ale skutočne netuším ako presne. No to, to čo my kupujeme je len, to, čo my kupujeme normálne v obchodoch, ako tie 5 terabajtové disky, tak si myslím, že to je len e, špička ľadovca, čo reálne za technológiu majú oni. Takže to je celé. Áno, áno je to dosť, dosť možné. No dobre, ďakujeme veľmi pekne za tento zaujímavý telefonát. Majte sa pekne do počutia. Dobrú noc vám Ďakujem, prajeme. noc. no vidíte, Vlk, tak vyzerá to, že ako technologicky sa to dá zabezpečiť, aby to 100 rokov vydržalo. Já o tom pochybuju osobně, ale nemůžu to dokázat. Eh, druhá strana zase nemůže dokázat, že to, že to těch 100 let vydrží. No 100, 100 rokov nie je ako jasné, len viem, že, viem, že teraz sú tie VDčka, Western Digital napríklad tie červené, dokonca sú aj čierne už ako black, označenie a tie už samé o sebe majú garanciu nejakých 20 rokov, takže... Hmm. Uh, 20, 20 let a 100 let, to je... jasné, po jasné, tých 20, jasné. Po tých 20 rokoch to prekopírujete na nový, je to možné. Že, že však nemusí to mať na jednom 100 rokov, môžete to po tých 20 rokoch prekopírovať Musíte na ďalší si představit hromadu dat, kterou budete za 20 let obnovovat a tá pořád a roste exponenciálně. Hmm. Ale je tam něco jiného. Eh, je jedno, jestli, jestli teda je to 100 let, 20 let nebo ne. Ale my se dneska bavíme o Windows 10. A ty Windows 10 otevřely, jak říkám, novou dimenzi. Dřív jste musel lokálně nasadit policajta. Dneska sbíráte data kompletně o všech, co budou mít Windows desítky. A to je, to je ten problém. Nemuseli ste nasadiť policajta, ja som vám čítal Snowdena teraz, aj pred Windows 10 vedeli odchytiť všetko, ano, vedeli... ale oni to aj odchytávali všetko, že to nejde o to, že oni vedeli odchytiť, keď sa na niekoho zamerali. Oni odchytávajú pravidelne od každého všetko. On sa toto snaží vysvetliť, ne, že, že to ne. nie je o tom, že keď sa na vás... Inak. Ja to interpretuju inak oni odchyt, e, odchytávali, dejme tomu, všechno, ale protože, protože byly různé platformy, tak si vás museli, museli tam najít. A tady, tady to pěkně budou mít balíčku ve šňůrkách a budou vědět, na kterých serverech to je. Hovorí sa, v, v prípade toho, čo Snowden hovorí, sa hovorí, a toto chcem od teba, Janči, odpoveď, o odchytávaní tzv. metadát. Čo sú to metadáta? Hm, ako by som to vysvetlil tak narýchlo. Metadata, no podľa toho, z akého uhla sa na to pozeráš. Akože z nejakého webového, alebo neviem... No ja keď som ten film videl, tak sa tam hovorilo, že proste NSA sleduje komplet, proste, že ja neviem, Američanov, Európanov a odchytáva metadáta o nich. A teraz som si nevedel predstaviť, čo to ten výraz metadáta no to máš, znamená. To, <laughs> neviem, ako štru, to sú štrukturované dáta proste, ktoré... A... a čo ja z tých... Dobre, povedz mi, čo z tých dát viem zistiť. No všetko. Všetko? Všetko. No. Tak o tom hovorím, že e, podľa mňa Windows 10 hore dole aj tak všetko vedia. Pre, predstav si, že oni si robia nejaký profil z nejakých metadát, ktoré majú k dispozícii o tebe, hej, tak zistia, uh-huh. že behaš na takéto a takéto stránky. To sú prvé metadáta. Uh-huh. Mhm. Z toho idú štrukturovať ďalšie metadáta, ktoré napríklad uh, má rád červenú farbu, pretože na nejakom, napríklad Facebook je veľmi dobrý príklad toho, na Facebooku sú rôzne tie že neviem, akú farbu máš rád, vieš, tie také... Hey, hey, hey, také... A vyhraj hey, iPhone, alebo čo. Áno, áno, no, áno. a ty tam pekne odpovieš na tieto veci. Samozrejme, v Facebooku dáš aj ďalšie informácie, koľko máš rokov, kde sa narodil a tak ďalej, tak kde bývaš, kade chodíš, kde si bol na dovolenke a tak ďalej a tak ďalej. No z týchto metadát, alebo toto môžeme pokladať tiež za metadata v tejto, eh, na tejto úrovni, pokiaľ riešime to sledovanie, tak eh, oni si z tohto vytvoria na, na základe tej štruktúry nejaký tvoj profil, o ktorom sme sa bavili. A potom už do toho doplňa len tie informácie z Windows 10, doplňa z Kinectu, ako som ti tu spomínal, a to je tak všetko. A potom majú kompletný obraz o tebe. Ja som to skôr videl tak, že ten Windows 10 je ďalší článok do tej celej skladačky, ale že... Tie data už majú. Už ich majú tak či onak, ale Ako, toto je možno taký nejaký... Toto len, ja stále som e, v tom, že toto je len informácia pre Microsoft, e, že chcú spraviť proste niečo lepšie, chcú byť používaní, to je celé. Mm-hmm. Chcú zarábať jednoducho, ako som povedal, na tých reklamách z tých aplikácií, chcú zarábať na tom, že si stiahneš a kúpiš tú aplikáciu od nich, u nich a tak ďalej. Tak ďalej. Nakoniec teraz bol DVD prehrávač, pre Windows 10, tak stal 15 eur. Hej, no neviem, kto si kúpi za 15 eur e, reálny mm. program na prehrávanie DVD, keď aký VLC no, alebo niekto to prehrá. Aj. Takže a toto oni chcú nejakým spôsobom naštartovať a oni chcú zarábať na tom, že ty budeš si kupovať tie hry a tie programy na tom ich obchode a z toho oni budú mať najväčší profit. Mm-hmm. No. Pane Korony, k tým metadatum a k tým Windows desítkám. Já jsem si mezi tím otevřel Wikipedii a přečtu vám, o, um, eh, co píšou o metadatech. Příkladem metadat je katalogizační lístek, knihovně obsahující data o původu a umístění knihy. Jsou to data o datech knize uložená na katalogizačním lístku. Čili metadata jsou tohle z toho, víc z dat, tak říkajíc. No. Nicméně Windows 10 Eh, dřív to bylo tak, že ty data mm, jako hlavní, z kterých se dělal ten katalogizační lístek, tak vám nějak někde profrčeli a unikli. Když to dneska Windows 10 vám zařizují k tomu katalogizačnímu lístku i knihovnu, eh, celou knihovnu na serverech Microsoftu. Čili my jsme se dneska dostali o to, že jste měl záznam o tom, jakou knihu jsem četl, název, spisovatele, rok vydání a tak dále. tak dneska Microsoft má i tu knihu tomu katalogizačnímu lístku. To je, to je tá nová kvalita. Poslal mi to aj e, niekto akurát mail, že metadáta sú dáta o dátach, napríklad kedy ano. si zachytil čo a z akých serverov tie dáta pochádzali a tak ďalej. Tých je viac jak dát. Tak toto mi napísal no, poslucháč. Ide o to, že z ktorej strany sa na to pozeráme. Dobre, poďme, poďme na, ďalej na tie maily, aby sme ich aspoň čo najviac, už to vyzerá, že ich neprečítame všetky, lebo už teda polnoc určite nebudeme pre, preťahovať ďalej. Rád vás mi je dobre, že sa venujete tejto téme o Windows 10. Mám jeden dotaz k tomu špehovaniu Windowsu 10. Nerád ľudí sklamem, ale Windowsy nás špehujú už od 98. V momente, keď sme pripojení na internet, tak môžeme byť sledovaní. Ide len o mieru, do akej sme špehovaní, ale tentokrát naozaj funguje prechod z nižšej na vyššiu verziu. Ak sa bojíte, tak si Windows 10 nedávajte do pasa. Dobre, nedávajte, ako Jano povedal, sám sa vám tam bobchá nakoniec. O, no tak teda... ako on akože je rýchlejší, lepší, neviem čo všetko. Čiže... Dobre, poďme skúsiť a potom už naozaj to doklepne neprepadneme len mailami. Skúsme túto tému uzavrieť konštatovaním, čo sa dá s týmto stavom robiť. Dá sa nejakým spôsobom pred týmto všetkým chrániť, brániť, e, alebo aspoň, nejako, alebo aspoň nejako sa správať tak, aby si bol do maximálnej možnej miery chránený. Existuje taký nejaký neviem, manuál na to, ako sa správať, na čo si dávať pozor, alebo, alebo jednoducho je to úplne zbytočná a smiešná debata a jednoducho treba sa zmieriť s faktom, že sme sledovaní a bude to už len horšie. No bohužiaľ si povedal asi všetko, ale čo treba prvom zmeniť, e, sme my sami. Uh, je to od nás. Uh, čiže ak ty, si, ak ty to zaakceptuješ, uh, tak potom oni to budú robiť jednoducho. A tá verejná mienka, to spoločné, to spoločné myslenie, to treba zmeniť, aby tí ľudia si buď chránili to svoje súkromie a nejakým spôsobom nedávali takto, takto len šuma fuk von, aby si zistovali od tých e, operačných systémov, aby sa chceli učiť veci, aby chceli počúvať tieto veci, ktoré tu dneska rozprávame. Takže na druhej strane musia byť vždy obozretní, musia byť ako vigilant. Jednoducho musia vždy eh, zisťovať, áno, tento operačný systém si nainštalujem, čo to spraví s tým počítačom, prečo, prečo to je takto a tak ďalej. Musia sa pýtať. Takže eh, v prvom rade prvý, kto sa musí zmeniť, eh, sme my a keď zmení sa my, tak sa zmení pohľad na spoločnosť a spoločnosť sama bude vymedzovať niektoré takéto veci. Čo sa týka toho, čo sa s tým dá robiť v tejto momentálnej situácii, tak pokiaľ sme sa bavili už o vírusoch v harddiskoch, v BIOSoch, v UEFI a kdekoľvek, momentálne e, nemôžete robiť nič, iba sa s tým jednoducho zmieriť, pretože e, tie dáta si u vás zistia z Ako sme zistili, dokonca ani ten e, vírus, to je, ktorý je v tom hardisku ešte nebol rozkodovaný a samotný Kaspersky, alebo teda aj tí hackeri, aj všetky tie vlády a všetci sú zhrození z toho, že len 40% toho rozkodovali a čo to hm. dokázalo robiť. Žijúci organizmus eh, vo vašom počítači, dá sa povedať. Čo je teda to je ako fakt Oni to už doslova, doslova prilomne k Matrixu, že Presne. to už je úplne, že Takže, naozaj Matrix. Čo a ak ešte, tá... ako... Ale teraz, keď sa ešte bavím o to, keď, keď hovoria, že kedy to tam dali, ten vírus, že to sú proste roky dozadu, Presne. že to by nikto nepovedal, že v tej dobe, k dispozícii, čo musia mať dnes. A ešte ako aj posluchač povedal, že ak si ťa naozaj vytipujú, ty si objednáš ten notebook, uh, najprv príde niekam, kde ho rozoberú, zložia, dajú plošticu. No, je mi to ľúto, ak ja mám pravdu povedať, musíte sa s tým v tejto chvíli zmieriť, alebo s tým začneme niečo robiť. Hmm. Ale vo veľkej miere a budú padať hlavy. Proste. No Vlk, čo, ako to vy vidíte? Tá istá otázka je na vás. E, ja vám e, prečtu, co napsali, co napsali e, dva diskutující u mne. Jeden bude, jeden bude zdánlivě od věci. Ten píše pod e, značkou White Dragon a z jeho repliky jsem vybral. Internet se teď hemží lidmi, kteří jsou zapálení ochránci. Vznikají seznamy lidí, kteří jsou nepřátelé státu, demokracie, svobody a tak dále. Eh, rozuměj jistý, eh, jistý smatana na Slovensku, <laughs> dodávám já. Tito lidé tyto své frustrace využívají pouze na internetu, ale přijde doba, a já jsem o tom čím dál tím víc přesvědčen, kdy využijí chaos a budou to zase ty největší, omlouvám se všem posluchačům eh, Svobodného vysílača, svině systému, který přijde. Jsou to ochránci moci a ti bez ní umírají. Práva demokracie jim sebere mízu, kterou se živí, ale diktatura, feudální společnost a další možnosti jsou jejich domovem. Domovem bohužel a věřím, že to, eh, že to vidíš Sám právě v tom IT se blížíme k diktatuře a díky technologiím už to nebude jako předtím. Bude to mnohem horší. Je potřeba počítat s tím, že tito ochránci pravé víry budou hledat lidi, jako je slobodný vysílač a další, aby je v rámci přesvědčení, nebo jen oni vědí, co je pro nás dobře, zlikvidovali. Už dnes se na internetu množí, množí komentáře, že je třeba Eh, tyto disidenty 21. století lovit, veřejně odsoudit a popravit. To přímo nesouvisí s tím, na co vy jste se mě ptal, ale a já no. aby to zaznělo. A to, na co jste se mi ptal, tak na to bezvadně odpověděl, eh, řekl bych, slovenský sloup eh, mojí kosy, který píše pod značkou Navajan. A ten napsal tohle. Ludia, vy všetci máte pravdu, no trochu má zarážá, ako jsme skôr náchylní bojovať o princíp, potenciálne špehovanie a fiktívna nedefinovaná újma, ktorá z toho plyne, než bojovať proti reálnej újme, kterou, kterou všetci trpíme. Ten prostě, tento definoval přesně. Pokud s tím neuděláme aktivně my sami, že něco, tak, tak to za nás nikdo neudělá. Hmm. Len teraz, že ja už som to niekoľkokrát tu dnes spomenul Snowdena a tentokrát na záver poslednú repliku, keď povedal, spýtali sa ho, myslím, že to bolo v tom filme, že, že čo ho tak akoby najviac mrzí, ale takto, čoho sa najviac bojí. A on vraví, ja sa obávam, a, lebo to, ten film točili naozaj vtedy, keď utekal do Singapuru a potom stále do Ruska. To, to je real time v tej dobe, keď to točili, to hovoril. No to on, celkom on ešte no. naozaj nevedel, ako to celé dopadne. On v tej dobe netušil a vtedy hovoril už, keď to točili, že keď on utekal, hovorí, že ja sa len bojím toho, že aby sa nestala situácia, že ja s týmito vecami výjdem von na povrch, Nejde o to, že ja riskujem život a tak ďalej, ale bojím sa toho, že s tým vyjdem na povrch, že sa to ľudia dozvedia. A nič s tým nespravia. A v konečnom dôsledku s tým nič neurobí nikto. A ja teraz proste sledujem veci, ktoré sa dejú. Denodene tu vy, vystúpia na povrch nové zistenia o tom, kde kto koho špehoval, sledoval. Zistili sme proste, že NSA má pod palcom celý svet. na, teda táto, jak sa to povie, priemyselná špionáž, proste úplne, že bežná vec zo strany Ameriky, odchytávajú si patenty, e, výskumy nové a tak ďalej z krajín. Zistíme, že bola odpočúvaná Angela Merkelová, Zistíme, že bol odpočúvaný prezident francúzsky, že boli, neviem, ktorí všetci prezidenti odpočúvaní a nakoniec, miesto toho, aby to strhlo nejakú lavínu pobúrenia, niečoho nenormálneho, čo by sa malo v tejto chvíli očakávať za normálnych okolností, tak Všimnite si tú reakciu, že nikto s tým nerobí nič. Angela Merkelová to uhrala nakoniec niekde do autu, francúzsky prezident ten prezmenu hádam ani nič na to nepovedal a všetci sa tu tvárime, že akože, no, ako, čo sa deje, veď ešte si viem predstaviť, že keby to prasklo, povedzme, že v Rusku, no tak možno by sa niečo udialo, že by tu skákali demokrati 3 metre do výšky, že čo za strašná vec. Ale tým, že sa to udialo v Amerike, teraz ako nejak berieme, že ale však už veď sa preboha naučte s tým žiť, že ste sledovaní, veď v konečnom dôsledku to robíme pre vašu bezpečnosť, veď pozrite sa na každom rohu terorista. Keby sme to nerobili, tak už by ste možno ani nežili. A nakoniec ľudia to tak ako nejako prijali, že však no a dneska vidíte, pozrite si tuto in, na internete, na Facebooku diskusiu k dnešnej téme, u vás na stránke Vlk si pozrieme diskusiu a tam, tam už máte kopec komentárov v zmysle, no už je to tak, musíme s tým sa naučiť žiť, no nedá sa nič robiť, no Windows 10 hore, dole, dole, no bože môj, no tak už nás sledujú aj tak. A my sme sa dostali do doby, do stavu, že celý Snowden, celý Julian Assange a podobný, už jednoducho Manning, nič, no ide to dostratená. Assange zavretý na uh, v ekvádorskej ambasáde, uh, Snowden v Rusku, Manning, ten už myslím, že je teraz žena z neho, ale dobre, e, to nie je podstatné, ale skrátka, ten je tiež zavretý tam niekde vo vezení, neviem, či do živote nedostala. dovidenia, koniec celého odporu. A to všetko, čo títo ľudia urobili, nakoniec smeruje k tomu, že dnes sa síce o tom rozprávame, ale dokopy nič sa nedeje. A teraz, dobre, my tu hovoríme o tom, musíme sa my zmeniť, musíme niečo robiť, ale evidentne nerobia ľudia, ktorí majú ďaleko väčšie páky, ďaleko väčšiu no, moc. To je tá zmena, že ty sa, ne, ty sa neprestaneš báť jednoducho ty sa prestaneš báť ako nejakých tam policajtov alebo nejakých, ja neviem, vlá, tej vlády, čo tu je, alebo tak niečo. Toto je tá zmena myslenia. Že ty proste jednoducho vyjdeš. No, vyšli aj oni traja. A no, ja, ale vieš, a niekto traja, ti povie, no vyšli, no a pozrite, kde sú. A, ja to potre- a teraz ti každý človek povie, a to potrebujem riskovať? Veď sa pozrite, ak dopadli títo ľudia. Presne tak. Toto sú odstrašujúce príklady, ale keby takých vyšlo 5 miliónov proste, alebo 10 miliónov ľudí, tak by to bolo o niečom inom. Len, vieš, keď sa spoliame na to, že ale veď to ten slobodný vysielač za nás vyrieši, veď to ten Boris za mňa tu napovie, veď to ten Čiže takýmto, takýmto štýlom uh, rozmýšľa 80% uh, eh, planéty, No. no a preto sme aj tam, kde sme, máme tu GMO, nejdem ako mimo Ne, ale IT, dobre, nejdeš úplne mimo, ako to je dobre, dobré, že to hovoríš, lebo to sú tiež veci. Ale jednoducho, ne? tam sa dostaneme a momentálne sme v situácii, kedy uh, sme naozaj sledovaní a chcú každú našu informáciu len kvôli tomu, aby nás mohli farmiť ďalej proste, aby sme my ako poslušné ovečky uh, išli nejakým smerom, ktorým oni chcú. Mm. Hej, to je to, neviem, ja len ešte ak kľudne, môžem, kľudne, strašne jasné. zakonšpirujem, pretože ja som kedysi čítal uh, asi v roku 1903, to sme tu mali v piatku 13. sa mi zdá, uh, Rockefeller, alebo niekto taký, v 1980, a oni spravili ten storočný plán na zotročenie toho sveta. Neviem, tí elitári, tá, čo sa aj stretávajú teraz. Bilderberg? Neviem, Bilderberg. Hmm. Čiže toto je, toto je presne ono, že dávať po dávkach uh, tie, tie veci, tie jedy, hej, a potom potom ich nejakým spôsobom, ako keď varíš tú žabu. Mm. Jednoducho, keď dáš do studenej vody a pomaličky jej priháraš, tak ona si neuvedomí, že ju varíš. Mm. A toto sa deje teraz. To je názor Jančiho Bugela mm. a mhm. názor Vlka je aký na túto vec? E, bylo toho řečeno hodně, s čím souhlasím a jak se to dá změnit, podle mě jedním jediným způsobem. A já už jsem ho říkal, e, u, když e, se posluchač dotknul toho eh, placeného přenosu dát podle mě nepomůže, když vyjde 5 nebo 10 milionů lidí. V Řecku vyšel pomalu celý národ na ulice a co jim to bylo platný? Vůbec nic. Čili eh, na tohle nevěřím. Já věřím na jedinou věc a to jsou hromadní žaloby ve Spojených státech. To je, to je jediná metoda, která, která může, pokud by někdo hromadně zažaloval, zažaloval Microsoft, pokud, pokud by zažaloval americkou vládu, tak pořád věřím tomu, že by to soudy mohly odsoudit s obrovskou náhradou škody. A to je věc, který se bojí absolutně každý. No. Jinak eh, no. nějaký demonstrace na Slovensku, v Čechách nebo ve Francii, to nikoho nezajímá. Neviem, či by pochodili na súdoch, lebo v spomínanom filme o Snowdenovi bolo povedané, že jednoducho on by, keby išiel pred súd, hoci teda tam vystúpil aj Barack Obama v tom filme a hovorí, že má sa postaviť pred spravodlivosť Americku, zaručíme spravodlivý súd. Hodnotili to svetový úplne, že on mal tým svetových právnikov a tí zhodnotili, že ako náhle sa jedná o boj proti terorizmu, to je, to je formulka na všetko. Keď bojujete proti terorizmu, vy máte právo čokoľvek, e, proste si akékoľvek dáta vyžiadať, máte právo čokoľvek robiť s nimi, lebo keď je to boj proti terorizmu, tam ste proste stratení, tam všetko môže ísť A to, to pán Vlk spomenal, ten Patriot Act. Takže ako v tom že na základe tohto ako, ne, neexistuje v tejto chvíli žiadny Počkejte, spravodlivý to proces. Není, to není stejná kvalita vy mluvíte o procesu proti Snowdenovi, proti někomu, kdo defektoval eh, z citlivý pozice v Americe, kde samozřejmě bude snaha, eh, bude snaha eh, systému tohoto jedince, který se dopustil fakticky zrady z jejich pohledu, exemplárně potrestat. Ale když jde o peníze, o velký peníze, tak na to můžou, pak to není boj proti terorismu, ale pak je to o tom, jestli eh, únik peněz je oprávněný nebo ne. A na to v Americe slyší trošku jinak. Podívejte se na množství jejich naprosto podivných rozsudků. To... Oni tam mají ty různé precedenci, já nevím, co všechno. Mají tam precedenční právo a já, já si osobně myslím, že jediná cesta, která existuje, je opravdu, opravdu přes hromadní žaloby ve Spojených státech. Jiná, že mimo. Hmm. Dobre, no máme koľko? 10 minút nejakých dokonca, už to doklepneme. Dobre, tými no, mailami, lebo máme tam, máme tam ešte maily, ich tam strašne veľa, tak poďme hneď na ne. Ak to už bude mail, ku ktorému sme sa vyjadrovali, teda téma, ktorá tam bude, tak ju preskočíme, okay. aby sme to prečítali čo najviac. Máme tu mail od Mareka z Prešova. Dobrý večer, som rád, že je táto relácia. Hneď ma napadá niekoľko otázok z vole. A keď je teda Windows 10 vlastne pokračovanie kauzy Snowden, tak ako to potom je u Androidu alebo iOS systému <laughs> alebo napríklad Linux, nie sú aj tieto systémy monitorované? Je vlastne medzi nimi nejaký rozdiel? Neviem, kto teraz je odpovedať. No, neviem, môžete aj obaja, tak skús ty na úvod a potom aj Vlga. No to sme aj hovorili, že ten iOS eh, prakticky už eh, dlhú dobu sleduje, asi od začiatku, ako, ako iOS vôbec existuje, uh, tak sleduje tých používateľov svojich. Uh, myslím, že bol už aj párkrát na súde kvôli tomu, ale nejak to, nejak to vyrepovali, lebo <laughs> licenčné podmienky nepustia, no. lebo ty raz akceptuješ a tým pádom si oboznámený s tým, čo sa deje. No, no vidíš, to, môže byť, to môže byť aj odpoveď, ktorá sa stane v prípade Microsoftu. Keď ano. hovorí Vogue o tom, že dajte hromadné žaloby, no tak povedia, pozrite sa, tu máte licenčné podmienky, tým, že ste si ho nainštalovali, ste s tým súhlasili, dovidenia. Áno, presne tak. Nemáme sa o čom baviť. Ja, no. som, ja som mal nachystané aj výseky z tých e, licenčných podmienok, ale to už dneska nestihneme, takže, uh, <laughs> takže uh, je to tam formulované tak, ako šarlatánsky by som povedal. A... Šalamúnsky. No tak. šal... Ja neviem, to bolo šarlatánsky, to by bolo dobre, lebo Hej. to by sa dalo napadnúť potom. Tak Ale potom, keď je to šalamúnsky, tak šalamúnsky, je to také prešpekulované. Tak je to jo. No. prešpekulované, čiže nedá sa to dobre e, nejak napadnúť priamo. Hej, hej, hej, hej. Takže a čo sa týka Linuxov, e, Linux v roku 2011 sa mi zdá, že o, nie, 2013, ako Snowden ukázal tie veci, tak uh, myslím, že dali z uh, kernelu hlavného Linuxového preč e, tú odpočúvaciu zložku, ale neviem zaručiť, že by sa tam nevrátila. Pretože ak si pozriete aj Tor stránku, dokonca Noro na to upozornil, že na Tor stránke bol, že ako hlavný donátor tých peňazí, ktorý tam dával, bolo NSA. No. <laughs> Čiže oni im dávali prachy. A to isté si nájdete aj na rôznych Linuxových distribúciách, že NSA alebo rôzne takéto uh, No vidíš, a nezlikvidovalo ich to. No, no, ale, no. ale dokonca aj Microsoft píše do, e, do, e, do Windowsu, e, do, do Linuxu a najväčším prispievateľom za minulý rok bol Intel, ktorý patrí priamo do týchto, povedzme, krúhov blíž, blízkych NSA, takže vieš, poviem to rovno, ako som to povedal predtým, už, už je to úplne jedno v tejto chvíli. No však ja hovorím o tom, že podľa mňa aj ten Windows bol nejako prepletený s tajnou službou. Vy tvrdíte dvaja, že to by si nemohol lajsnúť, lebo že to by ho zlikvidovalo a teraz tvrdíš, vidíš, že, že sa to dá urobiť a že všetci nie, sú no, do niečoho nie tak, nie tak priamo, ako si to ty naznačil, vieš, ako oni tam môžu mať nejaký backdoor, nejaké zadné vrátka, ale oni budú hovoriť, že my o ničom nevieme. No však isté. No, čiže ty si to ale chcel ako priamo potvrdiť, ako keby nejak, ale to sa nedá Teda No to som si zase nemyslel, že by to až takto napriamo urobili, až takto, akože, vieš, až tak, e, že by išli úplne s pravdou von, to si nemyslím, ale no. Vlk, chceli ste aj vy na toto zareagovať? No, ja jsem se lehce zasmál, když jsem slyšel o tom, že o Androidu, o operačním systému E, který běží na jabkách a e, prostě tam to, tam to funguje a zcela určitě a že by Linux tomu ušel, to, to prostě nevěřím, zejména když e, jsou přístupný zdrojové kódy, udělat aplikaci, která bude lidi zajímat a něco tam propašovat do toho. Proč ne? To se nabízí samo od sebe. Daj ďalší eh, mail. Teda. Radovan, teraz pozerám, no, to sa dá prečítať, to nič tam nenapísal hrozne, že chlapci moji zlatí, môžem celý Windows 10, viete čo? Neexistuje, že si ho niekedy nainštalujem. Dobre, tak ale potom netreba zabúdať na to, čo povedal Jano, že treba minimálne, kedy si vral o rok, vypnúť automatické nie o rok ako teraz, treba či... vypnúť a potom o rok už nabehnú normálne, že 8 jednotkové je aktualizácie. Či, čiže ta, ja, takže teraz to už treba povypínať. Lebo, no, to... lebo teraz ti automaticky stiahne Windows 10, ale o ten rok, keď už tá Windows 10 zadarmo nebude, ti budú chodiť normálne aktualizácie. Pre ten Windows 7 a, alebo 8. Tak. Čiže teraz, ak si ho nechcete teda ani za žiadnu cenu nainštalovať, tak treba vypnúť automatické aktualizácie. Hej? Tak. Dobre. A poodmietať všetky Windows a 10. Kde má, kde má istotu, kde má istotu odesielateľ toho mailu? že mu e, nepřijde ten modul, který sleduje počínání počítače v příští záplatě osmiček. Ale ve tie tam už sú. <laughs> to len teraz, ako bol veľký humbuk. No ne, tak nějaký modernizovaný lepší. Nie, nie, nie, ani nie, ako e, len predtým si to tí ľudia nevšimli v tých nastaveniach, ale tie nastavenia tam reálne sú aj v 8 jednotkách. Čiže je to úplne jedno, či má desiatku alebo 8 jednotku, len, sa, len je to teraz viac na očiach. Tak by som to povedal. No lebo vieš, čo sa pýta Vlk, že či má istotu, že mu uh, potom Nemá. o rok na, do osmičky je. nedajú v, v rámci aktualizácií je. ešte niečo silnejšie, Cortano. ako je, je nejaká Cortana. Nie, že, to, hej, že mu tam niečo také vopkajú. Cortana je len, uh, neviem, uh, ako to bola čerešnička na torty. Hej, ale tak akože naozaj si treba povedať, že ak si myslíte, že tým, že máte teraz sedmičku Windows alebo 8 jednotku a ste neskutočne chránení, no tak ste smiešní a naivní, proste nie je to tak. No. Božiaľ. Dobre, to sme chceli asi povedať. Eh, sám říká, že jsou tam, to píše Kamil z Moravy, že sám říká, že jsou tam kritické chyby, kdy mě můžou zdálenie logovat a slečna Cortana už ani nemluvím. <laughs> A host říká, jak Windows 10 jsou super. Co si o nem má myslet? Windows 10 je přes mou mrtvolu. NSA už si mne ruce na takové naivne, už si mne ruce na takové naivní lidi, ako je váš host Borisy. V závieru už host postupne priznáva, co je všechno fatální. No akože asi myslím mňa, ale uh... Ja si Neviem. myslím, že čo sa týka toho operačného systému, tak on beží naozaj dobre, je rýchlejší, lepší, silnejší, bla bla bla. Čo sa týka, ale už na začiatku som sa vyjadril k tým, k tým veciam, že mi to nie je úplne vonia. Takže neviem, odkedy počúval tento poslucháč. A ale... čo, ale toto sú ešte maily, ktoré prišli, to, to aby si vedel, ja tu no. čítam maily, že 9.23, vieš, o 9, to 23 minút. To, No však ja ti hovorím, to je more mailov, ja to, ako toto sa nevla... ja môžem tu do 5 rána byť s tebou, by som všetky maily prečítal, čo je ako na jednej strane je fajn, lebo vidieť, že to proste ľudí zaujíma táto tak téma. na tie posledné. Na, ta, na tie posledné. Ešte Dobre, máme 5 minút, budeme takže... trošku nespravodliví, vieš, ale o tom, no, že... Bohužiaľ. Dobre. No. Dobrý, lebo ty mi teraz pokazíš poslucháčov, oni budú až na záver písať <laughs> potom, lebo relácie... Lebo no nie, vedieť. ako, bolo o čom rozprávať. A takže... Zaujímalo by ma, aký operačný systém používa Rusko napríklad v štátnej správe. Neviem si predstaviť, že by Rusi dali tak jednoducho, si dali kradnúť dáta. A ja myslím, že oni tiež majú Windowsy Rusi, nie? Vieš čo, oni majú vlastné Linuxové distribúcie v tých najväčších tajných veciach. No v tajných najväčších, ale bežný radový Rus. To jasné, Windowsy. No, no čiže ten na tomto istom fičí. Dobre, potom tu máme čo? Počkaj, niečo za reklamu, že ahojte v štúdiu, super relácia. No a práve teraz som si všimol, že v našej stránke v sekcii foto na vašej stránke v sekcii foto, eh, keď dám kurzor na obrázok, okamžite vyjde reklama na hocičo, ako napríklad mobily a tak ďalej. Čo sa týka Windowsu, mám sedmičku a často mám pocit, že mi niekto šmíruje v mojom <laughs> notebooku, bo keď som na internete a napríklad počúvam slobodný vysielač a nič iné nerobím, nič nie je spustené, žiaden softik ani nič, nesťahujem a môj notes frčí na 100%. A ešte sa mi stalo a nie raz, že mi začali otvárať stovky okienok, takže som musel tvrdo resetnúť a jedine mi zostávalo spraviť imič s Akronisom. Teda Aký máš všetko, antivírus? Všetko zmazať, hej, s Akronisom? No, nie, nie, nie, nie, Akronis je backup. E, on spraví akože Aj? image partície a celú, celý ten hard disk si vlastne uložíš do jedného súboru, ako keby. Aha. Uh, ale uh, ja by som to preskenoval na nejaký spyware, pretože na Slobodnom vysielači není žiadna reklama momentálne, sa mi no, zdá. určite není žiadna. A toto absolútne. mi vidí na, ako na nejaký adver, ktorý tam uh, prišiel, takže určite Hitman Pro, uh, to je prvý skener, druhý skener Bytes, alebo potom ešte Super Anti-Spyware, určite týmto to udredia. Malo by to Čiže nie, má tam niečo, hej, také... Určite tam nejakú, niečo má. Nejakú neplechu, lebo my sme naozaj nič také tam nedávali. Uh, čip v baterke, dobrý večer, v Samsungovej baterke nie je žiaden čip, práve som sa pozeral, nedávate vierohodné informácie. Ale to musí odlepiť. Čo? To musí ako keby začal rozoberať. E, musí, a... musí, musí odlepiť tú, tú, <laughs> vrchu. tú fóliu, ale to stráti celú záruku na to, na to one. Čiže tak ale možno, že až tak veľmi pachtí za poznaním, že chce vidieť, či hovoríš pravdu. Dobre, ale možno, ja, že ja vie, poviem, že možno ja to záleží od toho, aká baterka. Na mojej Note 3 uh, 3200 mAh baterka to mala. Dal som to preč. No, ale musíš dať dole tú sivú fóliu z baterky. Presne, presne, presne. No, tak. Ale zase, vieš, záleží asi od toho, aký má telefón, že si pokazí ano. baterku a bude nám tu vyvolávať zase, že si pokazí Veď, baterku Bu- vieš, to som zase nepovedal, že to majú ľudia robiť, ja som len informoval o tom, že no, tam ale tak vieš, ako môžeš tu nejaké paranoidné veci podporiť a teraz všetci zlepia baterky dole, no. Tak aby si rátal s tým, že... Dobre, ďalší e-mail. Nemáte niečo k tomu? Nechcete dodať? Lebo keď chcete, tak musíte sa tu byť o slovo, viete, u nás? Ne, nemám <laughs> Dobre, poslouchám vás s úplne zatajeným dechem a chcel som kouknout i na toho občana štyži, ale desí mne už tímto, jak nevím, jestli seberu odvahu. Jo, a musím bohužel konstatovať, že žijeme v době horší, než bylo v románu 1984, ja sa z toho to, to, asi to jazyk vylámem. Teď je otázka, jestli román predpovídal budoucnost, Nebo sme si túto budúcnosť vytvořili na základe vize z tohto románu, protože měli sme nejakou inú představu, jak má vypadať svět budoucnosti. No, to je, vieš, to je taká otázka, že či bolo skôr no, vajca... My, my jsme si ho nevytvořili, ten svět, ten, eh, ten svět nám vytvořili a eh, vytvořili jiní a my jsme je bohužel nechali. Nejak takto by som to aj ja asi mm. povedal. A nejak takto to uzavriem aj ja a teda sa s vami rozlúčim, lebo to nám akurát tak ostáva ešte na záverečnú pesničku, ktorú zahráme na želanie nášmu dnešnému hostovi z Českej republiky Vlkovi, ktorý si zaželal Wonderful World. Máme tu, máme tu nejakú takú úpravu aj s Elikom Kleptonom a Cukerom, tak uvidíme, čo to bude zač. V každom prípade vám veľmi pekne ďakujeme, že ste s nami ostali, pán Vlk, až do neskorej polnoci. Dúfam, že sa nebude na vás manželka hnevať doma, že takto ponocujete so slobodným vysielačom. To prvé poznám. <laughs> Dobre, ďakujeme veľmi pekne a majte sa pekne. Ďakujeme. Dobrú noc, ja prajeme do ja dobrú noc na Slovensko. Majte Dobrý sa noc. pekne, do počutia. Takže to bol vážený poslucháči Vlk z portálu Vokovo bloguje, alebo teda Koza Nostra z Ostra. Nájdete si ten portál veľmi ľahko, keď si dáte vokovo bloguje do Google. No, to je taká až hrozná informácia <laughs> teraz do Google. A tak... No. Ale dobre, no, však už no. Nech vedia, že čo všetko čítate. No a druhým hosťom, ktorému takisto ďakujem, že vydržal až do tejto polnoci, a to je o to väčšia vďaka, že jeho ešte čaká dlhá cesta do Martina teraz, takže až mi je trošku ľúto. Teraz, ja si to užívam, hej? ja poviem tak s 50 Takže nemusím krásne. normálne Nie, ja si otvorím obidve okná a poviem tak úplne nádherne. Tak, vieš, to bolo v jednom filme, hovorí Bolek Polívka, vlaky by mieli chodiť tak rýchlo, aby motýlci mohli voľne vcházať do klem no. a druhým vycházať von. To, to je, je nádherné. Geniálne. Takže takto pôjdeš aj ty teraz. Takto nejak pôjdeme Výborne. Teraz. Dobre, tak zahráme ti, eh, aby sa ti dobre išlo eh, takú peknú pesničku, lebo Ďakujem to bolo také, vieš, také eh, negatívne to bolo, no ale tak pravdivé, reálne. Mm. Tak aspoň tá pesnička nás hádam trošku upokojí. Tak ďakujem ti naozaj veľmi pekne, ďakujem že si vydržal do polnoci, maj sa pekne, ahoj. Dobrú a lúčime sa samozrejme aj s našimi poslucháčmi. Dobrú noc už a chodte prosím vás spať. Pekný zvyšok večera vám praje Boris Koroni. predsa len musím prihlásiť, hoci som sa už s vami rozlúčil. A ako tak počúvam tú pesničku, podľa mňa toto nie je to, čo chcel náš host Vlk. Tak spravím takú korekciu, ja som ešte rýchlo niečo našiel a podľa mňa toto bude skôr tá pesnička, po ktorej volal a teraz sa už naozaj odmočím. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white bright, blessed day, the dark, sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, How do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful